Лицензът за програмата е дарен на хората с нарушено зрение от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Пакорабан. Индиански урок. Тайните на един лечител. Разговори с Ола с черния лос. Предговор. Това е моята вяра. Светът е като балонче в ръцете на дете. Един ден детето пораства, хвърля играчката си и престава да се интересува от нея. Така и ние сме се превърнали в хора, населяващи една захвърлена планета. А имало време, когато сме познавали аромата на земята и лекотата на семето, когато сме вдишвали вятъра, когато чертозите на тялото ни са се нуждаели от морската сол, когато сме останили дъжда да мие кожата и съзнанието ни. Понякога ни е обземала почуда, че земята е звезда, че гя е красива, топла и вечна в безкрая на Вселената и че именно на нас, обикновените смъртни, ни е дадено да ходим по нея. Тя облагородявала нашите стъпки. Тя била нашето щастие и нашата съдба. Това е било времето, когато сме били способни да чуваме света. Ние сме знали, че някъде в безкрая съществува един глас, който ни говори. Ние сме разбирали, че птицата, прелитаща по небето, ни носи някакво послание. Ние внимателно сме се вслушвали в тайните и загадките. Между тялото и съзнанието ни царувала хармония и между тях се движели истоци от информация, чието смисъл сме разбирали. Тогава сме знали, че присъствието на другия ни е необходимо. Той бил подобен на нас и ако все пак сме се стремели да го докоснем, да влезем в контакт с него, то е било именно заради това, че е различен от нас. А за да може този сблъсък да бъде плодотворен, е било необходимо да се вслушаме в човека от среща, в този друг. Тогава ние сме знаели как да правим това. Днес песента на света е замлъкнала, нещата вече не са онова, което са. Ние прехвърлихме на други на машините, наречени скенери или ехограф грижата и отговорността да се вслушват в нашето гялогласът на хората, викащи съвсем наблизо, се губи в празнотата. Символите вече не властват. И изведнъж, подобно на световъртеж, ни обзема тревога и страх. Промъквайки се от света на знаците към света на фактите и явленията, ние сме обзети от усещането, че сме изгубили нещо по пътя ужасяващо омалуважаване. Именно извършването на това движение отгоре надолу се нарича пропадане в пропастта или опропастяване. И как иначе да го наречем, когато днес все още ни се случва да изпитваме носталгия по времето, когато смъртността е била така висока. Очевидно онова, което ни липсва, не е варварството, всекидневното насилие, невежеството, не, единственото нещо от това време, за което наистина съжаляваме, е онзи тих, нежен и близък глас, който ни говореше за света, за самите нас. Глас, който загубихме. Тишината е добра, защото помага за размисъла, за медитацията и за оценяването на значението и величието на всяко нещо. Глухотата обаче съвсем не е желателна. И все пак именно тя царува днес в нашия свят. Аз отново ще се върна, в друг един текст, към тази своеобразна амнезия, караща ни да забравяме по време на дългото ни пътуване през вековете онова, което би ни помогнало да живеем днес. Пробуждането на паметта обаче би било безполезно и безсмислено, ако останем все така глухи за гласовете, които ни обкръжават, гласовете на земята, гласовете на нашето тяло и гласовете на себеподобните ни. Аз искам да се боря срещу глухотата на хората. Преди време изкачих билото на най-високата планина в света. Срещнах Бока Римпоше, един тибетски лама, който ми обясни как всеки човек може да чуе гласа на собствения си дух и да открие вътрешния покой чрез медитация. И сега, когато отново извървявам този лъкатушен път, ограден от двете страни с перести, напомнящи облачета чайни дървета, си мисля, че цялата мъдрост на света е тук, напълно достъпна за ей хората. Но за да я постигнеш, трябва отново да се научиш да слушаш и да чуваш. Носителите и наследниците на древните традиции ще ни помогнат отново да открием онова, което вече не можем да чуем. Но внимание, нямаме много време. Тези мъже и жени ни очакват, а дните им са преброени те живеят близо до голямата свещена скала сред австралийската пустиня. Те пушат свещената лула на американските индианци. Те отдават телата си на боговете в катедралите на Сан-Салвадор Бая. Те говорят на огъня и на водите в Замбези. Танцът им напомня вихъра на небесните тела и ги наричат дервиши. Всички те са обзети от видения и сънища, все богатства, които искат да споделят с нас. Ние трябва да приемем дара на тяхната мъдрост. Ако го направим, те ще ни научат да обоздаваме нашата жестокост, да уважаваме тялото си, да се лекуваме по различен начин, да живеем по-дълго, да изследваме и достигнем върховете на преоткритата духовност. Или накратко, просто да живеем по-добре. Аз бих искал тази помощ да допринесе за получаването на отговори на въпросите, които си поставяме. Много често обаче ние убиваме любознателността си поради липса на смирение. Все си мислим, че знаем, или си вярваме, че знаем. Ние сме удовлетворени от способността си да разсъждаваме логически, способност, изграждана от формалната логика в течение на толкова много години. Какво още ни остава да откриваме? Медиите са ни информирали добре за всичко, дори повече от необходимото без да го осъзнаваме напълно, ние сме така сигурни в себе си и същевременно така арогантни, как иначе способността ни за възприемане би била ограничена до такава степен от толкова много твърде бързо възприяти догми и автоматизирани уверености. Искам да отида при събеседниците ми с открито съзнание и чисто сърце. Ще се отърси от предубежденията си, ще забравя знанията си. За известно време ще се откъсна, ще се откажа от образоваността си. Ще бъда изпълнен с смирение или, както казва Музил, ще се превърна в човек без качества. Най-сетне аз ще бъда онзи, който слуша. Ще се задоволя да търся онези, които казват, че светът още ни обича и че все още има смисъл ние да му отвърнем със същото. Аз вярвам, че въпреки тъмните облаци, закриващи хоризонта, чието имена са егоизъм, несъзнателност, страх, подлост, забрани, задръжки, насилие, жестокост или самота, един ден ще настъпи освобождението и помирението на човек с човека. Това е моята вяра. Пакорабан. Първо римско. Пътят към Денвър. Върху американския континент, разпрострял се от крайния север до крайния юг, който първите му жители наричали островът на Костенурката, са съществували три големи епохи. Първата, още в далечното начало, била епохата на червения човек. Втората епохата на белия човек. А третата била наречена Холивуд. Какво е останало от епохата на червения човек? В продължение на векове цивилизацията на белите е успяла да завладее определена територия единствено чрез озаконяване на силата. След това, в течение на няколко десетилетия, тази цивилизация успява да присвои магията, митовете, тайните и загадките на тази земя, без да се обременява от каквито и да било скрупули, подобно на някой трафикант, нелегално пренасящ нечие завещание. Ето как било присвоено наследството на тази земя. И в резултат на всичко това било установено, че индианецът е Дифигърд, че пуши лулата на Мипо, заравя я и е я отравя в зависимост от обстоятелствата, че скалпира враговете си, че уважава предците си и слуша земята, ловувайки бизони, че живее в тишина, носи украси от перо и кара жените си да перат кожените му дрехи. От време на време той се свързва с съседните племена чрез облаци дим, бие барабани, пие алкохол, стреля с откраднатите от колонистите пушки той предпочита да измъчва мисионерите, вместо да почита един цивилизован бог. И най-сетне, независимо от претенциите си за чест, той е хитър, лукав, ловък и непрестанно дебне кавалерията иззад е скалите на някое дефиле. Малко по-късно индианецът се поправил и станал по-добър. Той танцува зълците и дори се превръща в символ на наранената природа а освен всичко това той се превръща и в олицетворение на чувството за вина, на комплексите и срама, най-сетне познати и признати от белия човек. Така индианецът се нареди в дългата редица заедно с австралийските аборигени, с африканците, жертви на колониализма, и с стопаните на горите около Амазонка. Той е безработен, алкохолик или склонен към самоубийство. Така оформен, този образ, символизиращ отчаянието и бедственото положение, потискаше и обременяваше съзнанието на белия човек много повече от всеки упрек. А най-сетне по принципа на противоречието индианецът се превърна в живо олицетворение на забравеното от западната цивилизация щастие щастието от прекия контакт с природата, от равновесието между душата и тялото, от хармонията между човека, времето и космоса. Той е изстрадал много, но е съхранил онова, което толкова много ни липсва. Общо взето, чувствате на белия човек спрямо индианеца, изковани в фабриката за мечти в Лос-Анджелис, града на ангелите, преминаха от пълното отхвърляне към самобичуването. А по-късно и към един вид особено привличане, изпълнено едновременно с завист и фрустрация. В едно индианско предсказание се казва, от изток ще дойде народ с добри намерения, които ще се превърнат в лоши добри или лоши, какви са те всъщност. Може би истинската драма на индианците се състои именно в смесицата от несигурни, объркани и променливи намерения. Как да не страдаш, когато си обречен да се появяваш единствено като потвърждение на виденията и фантазиите на другите, едновременното съществуване на онова, в което вярваме, и на онова, което знаем, занимава твърде много мислите ми, когато се подготвям за срещата си с един от последните лечители или заклинатели на племето си. За мен най-важното е да се отърси от всички тези предразсъдъци, които така добре прилетват към кожата на индианеца, също както на времето са прилетвали рисунките на пойната, направени от умелите ръце на гримьорите в киностудиите. Да определим и да идентифицираме онова, в което вярваме, е лесно. Много по-трудно е обаче да оценим онова, което знаем, защото как иначе бихме могли да различим установените сигурни познания от грешките, продължаващи трайно да съществуват в съзнанието ни. Докато самолетът ми се издига в посока към Северна Америка, аз си мисля за необходимостта да съберем и подредим по-скоро онова, което търсим, отколкото онова, което вече знаем. Една част от тревогите и смущението, обзели ни в края на този век, се дължат на обесценяването на формите на изказ от страна на властта независимо дали това е политическата, религиозната, медицинската власт или властта на медиите тяхната легитимност определено има улово в крилете. Общността на западните общества е изправена пред криза на доверието. Може би наистина успяваме по-добре да разшифроваме лъжливото в думите и в изказа на всички видове елити, а също и на управляващите. Ние вече смятаме, че комуникацията е повече техника за манипулация, отколкото искрено средство за изразяване на хората. Много скандали разкриха и доказаха, че добродетелта не винаги е там, където би трябвало да бъде. Журналистите също не са по-облагодетелствани. Ние сме им дали нашия кредит на доверие много по-скъпернически, отколкото скъперника дава парите си. Вече не знаем на кого да вярваме. На свещеника, римокатолическият централизъм до такава степен е угоил своя език, че го е склерозирал до пълно вкостеняване. На психоаналитика, колкото по-продължително е лечението, толкова по-малка е ползата за пациента. На различните видове пророци гору, на сектите, наистина ли се стремим към самоубийство на душата? Ние бихме искали един глас да се извиси, глас, който просто да ни каже нещо, което бихме могли да приемем за истина. Но търсенето ни е на празно. А има области, в които тази празнота, отсъствието на сигурност и тази липса са още по-плашещи. И една от тези области е медицината. Стари болести като рака съвсем не бързат да изчезнат. Изчезнали вече болести, като туберкулозата например, се появяват отново, и то с сила, забравена от векове нови болести, наречени треска ебола или спин, сякаш изникват от безкрая. А постигнатите до сега медицински познания не могат да предложат на човека нито решение, нито дори малко предимство в тази борба. Има и нещо още по-тежко. Хората откриват, че заразена кръв е била преливана на болни, че някои тестове, създадени за откриване на спин, не са достатъчно сигурни че болни крави вероятно са предавали болестта си на човешките същества, нещо, смятано до този момент за невъзможно, и че във всеки един от тези случаи онези, които са знаели или са смятали, че знаят, са грешали или са лъгали. Но когато всички тези въпроси се отнасят до нашия живот и нашата смърт, ние бихме искали да знаем истината или поне би ни се харесало да вярваме на онзи, който, проявявайки атрибутите на властта, се обръща към нас. Ние бихме искали да се уверим в невинността си, да дадем кредит на доверие на онзи, чието занаят е да ограничава болката и да я лекува. Когато сме болни, ние сме разстроени, объркани и единственото нещо, за което мечтаем, е да се отървем по-бързо. А вместо това от сега нататък, ето ни изоставени, загубени, лишени от опора и сигурност. Що се отнася до така наречените различни или альтернативни медицински подходи, доказа се, че и те не ни предоставят повече сигурност. Тук няма да изследваме техните методи и подходи на лечение, защото не биха ни стигнали страниците. Но между всички тях и медицината, окичена с етикета официална, съществува едно непосредствено поле, където витаят съмнения. Споровете за хомеопатията все още не са заглъхнали, но един изследовател, Жак Бенвенист, бе презрян и охулен, най-често с сериозни и значими аргументи, за това, че е поддържал идеите и тезите, консолидирали теоретичните основи на този терапевтичен метод. И въпреки това днес почти всички фармацевтични лаборатории се интересуват много повече от създаването на лекарства, използващи активните лечебни свойства на растенията, отколкото от синтезирането на изкуствени молекули. Освен това голяма част от медикаментите, продавани в аптеките, представляват така наречените плацебо т.е. вещества, които нямат реални лечебни свойства, но биха могли да имат терапевтичен ефект, тъй като пациентите ги смятат за лекарство. От друга страна, изследователите, които не са подложени на атаки, все повече се интересуват от неконвенционалните терапии и си задават множество въпроси за тях. Трябва да се съгласим, че не съществува, от една страна, официална медицина и от друга различни паралелни медицини. Някои вече са го разбрали и това са онези, които се опитват да помогнат за раждането на нов начин на лечение и на грижа за себе си. Паралелни медицини Ако вярваме на евклидовата геометрия, то не съществуват паралелни линии, които да не могат да се пресекат в един или друг момент. В този контекст традиционната индианска медицина предизвиква интереса и вниманието ни. Тя успя в течение вече на повече от две десетилетия да привлече вниманието на хипитата и на привържениците на Нью Ейдж, които обаче най-често откриваха в нея единствено магии или химически методи за отвличане, твърде далечни от онова, което индианските шамани биха искали да им покажат. Днес интересът към този предмет е отново много голям. Като гъби след дъжд никнат различни центрове за изучаване на индианската мъдрост. От Брюксел до Токио, от Лондон до Йоханесбург все нови и нови пророци издигат своите типита в покрайнините на мегайолисите. Аксесуарите на тази възраждаща се нова философия се продават в специални магазинчета, камъни, пера, барабани, молитвени твърдички, пълни с тютюн. Организират се и платени курсове, в които можеш да се запишеш след неколко месечно чакане. В полумрака на специална колиба, наречена според старинния обичай колиба на изпотяването, се организират церемонии по изцеление. Несъмнено, щом като това всеобщо любопитство нараства до такава степен, а вече всички ние с смущение го усещаме, той, защото духовността на индианците обхваща в сферата на привличането си както душата, така и тялото, както космоса, така и духа. Този възглед за света, наречен холистичен, което ще рече възприятие, поставящо ударение повече върху глобалността на нещата, отколкото върху тяхното раздробяване, без никакво съмнение съответства на съвременните очаквания. Днес ние започваме да разбираме, че наистина сме зависими от света и светът е зависим от нас, че между съзнанието и физиката ни съществува само въображаема граница, и най-сетне, че нашето конкретно лично съществуване и животът на другите са свързани и безкрайно се взаимопроникват. Всичко това ние вече го знаем, но аз имам усещането, че индианците вероятно го изказват по-добре от всички, а и малко по-силно в един оглушал свят. Самолетът ми каца в Денвър, щата Колорадо. Тук ще открия своя събеседник. Той се нарича Лола с черния лос. Дъщеря му Шарен, която живее в Калифорния, бе така любезна да посредничи при организирането на срещата, за която се подготвям. Температурата навън е поне 15 градуса под нулата. Колата, която ме откарва към центъра на града, се движи много бавно, защото снегът и ледът превръщат шосетата в трудно проходими ледени пързалки. Аз се възползвам от това забавене, за да препрочета предварителната информация, която Шарен ми е дала. Моят баща, пише тя, е роден в Розбът, щата Южна Дакота. Той бе един от създателите на Декларацията за религиозните свободи и бе участник за вземането на местността Ундитни в качеството си на духовен водач на американското индианско движение. Той има 9 деца, 8 от които са живи към това писмо е прикрепена и написана на пишеща машина кратка и точна справка. Нолах Черния лос, мъдрец и шаман на племето Лакота, е роден през 1921 година в резервата Розбът пътувал е из цяла Америка, а също и в Европа и Азия във връзка с провеждането на различни срещи и конференции, а също и на церемонии по изцеление Декларация за религиозните свободи, ундитни, лакота. Церемонии по изцеление тези понятия са ми непознати, аз не зная какво точно означават съставляващите ги думи. Аз самият поисках да бъде така. Сигурен съм, че Лола с черния лос ще намери необходимите думи, за да ми обясни всичко. Единственото нещо, което пожелах да зная предварително, бе началото на историята. Всичко започва по времето на мизерия, глад и немотия, царуващи на този континент, който белите още не са открили. По това време един вожд, наречен стоящият длъбнат трок, решил да изпрати двама от двойните съгледвачи да открият къде се крие дивеча, необходим за оцеляването на цялото племе. Те тръгнали и доста се отдалечили от лагера. Малко по-късно единият посочил на другаря си някаква неясна форма, която се движила в далечината. Нещо като бизон. Всъщност, когато животното се приближило, те видали, че това е жена, облечена в ослепително бяла еленова кожа. Но в нея имало нещо неестествено, вместо да стъпва по тревата на прерията, жената като че ли летяла във въздуха. Тя крачела в празнотата, сякаш била в състояние на левитация звезда. Фигурата и чертите на лицето й били така прекрасни, че буквално спирали дъха. Единият от мъжете се изкушил, възбудил се, жената му се видяла така прекрасна, че започнал да се хвали, че ще я съблазни. Непознатата вече била съвсем близо. Тя помолила онзи, чието мисли били насочени към нея, да се приближи. Ловецът направил крачка напред. Изведнъж го обгърнал облак. А когато димът се разпръснал, на земята били останали само купчинка кости. Другият ловец бил потресен. Тогава жената му обяснила, че мъжът и жената трябва да бъдат така верни един на друг, както са верни неразривно свързаните орел и орлица. А похотливите мисли на този мъж били предателски спрямо неговата съпруга и затова той е мъртъв. Жена Бизон му казала също, че на следващия ден призори ще дойде на същото място и цялото племе трябва да се събере, за да я посрещне когато съгледвачът се завърнал в лагера, разказът му предизвикал голям смут. Другия ловец го нямало и това доказвало силата на тази таинствена жена. Вождът решил, че трябва да я посрещнат с най-големи почести. На уреченото място типитата били подредени в кръг, а земята наоколо била посипана с листа от градински чай. На следващия ден жената наистина дошла, появявайки се от изток. С скръстените си на корема ръце тя държала пакет с листа от градински чай. Присъстващите още не знаят, че вътре в този пакет се намира първата свещена лула, издявана от самия създател от голямата пищялна кост на новороден бизон и украсена с 12 орлови пера. За индианците лакота сцената, която ще се разиграе след това, е най-важното събитие след създаването на света защото жената Бизон се подготвила да основе тяхната религия. Тя изрекла следните думи. Винаги трябва да бъдете благодарни на нашия велик баща, тъй като ние сме един народ и едно съзнание. Ние сме народът Бизон, давам ви тази великолепна земя, на която да живеете и да се множите. Вие ще ходите в равновесие по тачи земя. Давам ви този свещен предмет и с него ще стигнете до центъра на земята. Вие ще се молите на всички живи същества, на онези, които ходят на четири лапи и на две лапи, на онези, които плуват, на онези, които пълзят, и на онези, които летят, на света на насекомите и на всичко, което Създателят е създал, за да можете вие да живеете. Така повелява вашият велик баща. Благодарение на тази свещена лула дървото на живота ще се възроди. Уважавайте и пазете всичко, което нашите предци са направили на тази земя. Вие ще бъдете слаби, ще изпитвате глад и жажда. Тогава ще отидете с тази свещена лула до центъра на земята и аз ще се появя отново. Щом се завърна, то ще е завинаги. Тогава ще има нов живот, нови познания, ново проникновение звезда-звезда. Жената бизон останала при индианците 4 дни, за да им предаде знанията си. Научила ги да пушат свещената лула, наречена Шанунпа. След това им казала, че народът на земята трябва да изпълнява седем свещени ритуала, колибата на изпотяването, бдението, танцът на слънцето, закрилата на духовете, сродяването, церемонията на зрелостта и хвърлянето на топката. До тогава индианците познавали само първите два ритуала, чието смисъл жената Бизон им обяснила. Останалите пет, казала тя, ще им бъдат разкрити по-късно. Когато изпълнила задачата си, тя се отправила на изток. Спряла, легнала на земята и се завъртяла надясно. Когато се изправила, вече се била превърнала в млад кафяр бизон. Малко по-надалече тя направила същото, като този път се завъртяла наляво и се изправила като млад кафяр женски бизон. Още по-надалече тя повторила същото и въртейки се надясно, се превърнала в млад бял женски бизон. После за последен път тя се завъртяла наляво и се превърнала в бял бизон в разцвета на зрелостта си. Свещеното животно се отдалечило и изчезнало зад билото на един хълм. Звезда левитация – състояние, в което се оказват някои мистици по време на екстаза, издигнати над земята Белпрев. Звезда звезда легендата е записана по устен разказ на Арчи Огнен и от Ани Пацогна. Така се родила индианската легенда за духовния свят, даден на хората от жена. Тя научила своя народ, че трябва винаги да бди и да бъде внимателен към онова, което земята иска да му каже. От тогава индианците мислят, че нито един ден, нито един час, нито една минута не бива да бъдат оставени неоползотворени. Във всеки момент природата и светът ни говорят. Духовното бдение никога не бива да престава. При навлизането ни в ден върме връхлите един спомен. Един индиански вожд, наречен Арчи Огнения Куцелен, веднъж по повод на християнската неделна почивка възкликнал. Нашият Бог не си почива на седмия ден. Може би именно в това се състои посланието на индианците, мисълта, че никога нищо не е напълно завършено и че ние неуморно и непрестанно трябва да работим за нашето собствено осъществяване на тази свещена земя. Второ римско. Силата на четирите вятъра. След като Великият Дух създал и разположил шестте посоки – изток, запад, север, юг, горе и долу, му останала още една посока но точно тя била най-силната, най-могъщата, защото съдържала най-голямата мъдрост и най-голямата сила. Ето защо Великият Дух искал да я постави някъде, където ще бъде много трудно открита. Тогава той я скрил там, където хората най-трудно биха се сетили да я потърсят, в сърцето на всеки човек. Кевин Лок звезда. Колата ми спира на Брингтън булевард, пред малка едноетажна къща, където живее Лола с черния лов. Когато вратата се отваря, вижда медър е човек на около 70 сбудни живи очи. Познавам този тип поглед, тъй като при други обстоятелства съм усещал тежестта му. Това е поглед, проникващ направо в сърцето и душата, пронизващ цялото същество. В него обаче няма нищо, което да наранява. По-скоро има някаква благожелателност, очакване за отклик, за съучастие и разбиране. но с черния лос е облечен в широка червена риза, джинси, носи шапка, а около врата – кожена лента, на която виси сребърен орел. Най-впечатляващото във външния му вид несъмнено са дългите плитки, спускащи се от двете страни на лицето му и стигащи почти до кръста. Тези плитки, които привличат вниманието, са нещо като прокламация, своеобразен начин да се каже, вижте ме, аз живея в модерен град, в подножието на небостъргачите, но си оставам индианец. Сред безкрая на моите родни полета аз няма да съм по-различен от това, което съм тук и сега хълбоците на коня са изкривили краката ми, слънцето, греещо насреща ми, е придало бронзовия цвят на кожата ми, разбира се, въздухът на родните ми прери, на Бедленд звезда-звезда, страната на силуксите, е изпълнил гръбта ми, така аз изведнъж почувствах, сякаш целият индиански народ, въплатен от този мъж, ме приема днес. Макар че шокът, да видиш такъв човек точно тук сред бетона, стоманата, асфалта и отработените газове на автомобилите, е голям. Аз все още бях запазил представата, че индианецът не се разделя с огромните пространства на Дивия Запад. И ето че и този път, независимо от предишните ми решения, отново се оказах жертва на онези толкова често срещани изображения, превърнали се в клишета, които почти несъзнателно очакваме да виждаме постоянно. Влизаме в голямата стая, невероятен хаос от струпани съндъци, платове, документи, тибетски култови предмети, книги, магнетофонни ленти, кожени дрехи, орлови пера, барабани. Лола с черния лоз забелязва интереса ми към тези инструменти. Той взема един барабан и две палки и започва да удря по изпънатата кожа с глухи страстни движения. После взема друг барабан. Той, както ми обяснява домакинът, обединява въздуха, водата, растителността и животинския свят. И уточнява, че по-нататък всеки път, когато говори за растителност, би трябвало да разбирам това понятие в най-широкия му смисъл, като обобщаващо понятие за живота. Нима молекулите на тревата не преминават в тревопасното животно? Нима молекулите на тревопасното не преминават в месоядното животно? Нима молекулите на месоядното не преминават отново в земята? И така, вторият барабан е направен от дърво, въздух, вода и кожа. Резонаторната му котия е изделана от едно цяло парче, взето от ствола на дървото, и е издълбана в формата на дълбок леген. Вътрешността е напълнена до половината с вода. Останалата част е изпълнена с въздух. Бизонската кожа, покриваща го отгоре, е изпъната до крайен предел. Звезда цитат по книгата на Джозеф Брунак «Природна мъдрост», Ист. Харпър, Сан-Франциско, 1995 година. Звезда Звезда Бедленд, област в щата Южна Дакота, названието означава лоши земи Белпрев. С широк, свободен и тържествен жест но с черния лоз доближава барабана до устните си, както би направил с някоя купа или бокал, готвейки се да отпие. Той прилепе устните си под определен ъгъл към повърхността на барабана и започва да духа силно. Водата, съдържаща се в инструмента, започва да прониква през опънатата кожа, която се увлажнява като попивателна. Всъщност, по този начин Ола черния лос пресъздава движението на водата, пробиваща си път през почвата. После той взема други две палки и започва да бие барабана. При всеки удар по кожата милиарди капчици вода, покриващи повърхността, се вдигат и бавно падат отново, сякаш изведнъж върху барабана е започнал да вали дъжд. Звукът на инструмента ме обзема. В него има някакъв органичен резонанс, който ме кара да потрътвам. Несъмнено тази вибрация докосва сърцето ми, подражавайки на частота на неговите удари. Аз обаче не се съмнявам, че пред очите ми става и още нещо, нещо, което кара съзнанието ми да вибрира заедно с този тимпан. Спомням си оглушителния шум от бронзовите свирки на будистите, когато свирят в подножието на планините това особено друго нещо, различно от простата акустична механика, днес аз го усещам така силно, както по време на посещението ми при Бокарин Поше в покрайнините на Непал. Това е перлата. Казва Ола с черния лос. Аз не задавам никакви въпроси. И въпреки това думите му съвършено се свързват с нишката на моите мисли. Каква перла? Вътре в барабана е затворена една перла така той съдържа едновременно както водата от небето и реките, така и водата от морето. Именно перлата е онова нещо в повече. Онова, което не се вижда, но може да се чуе, ако се вслушаш. Голямата загадка. Той веднага продължава и аз имам странното усещане, че мисълта му предварва моите въпроси. Обичам Денвър, казва той. Тук имам толкова много спомени. Естествено, това не е моята земя. Моята земя е далече, в Розбът, в щата, наричан Южна Дакота. Но след войната дойдох тук. Дълго живях заедно с жена ми Нели Файер, която сега не е между живите, в Булдър в северо-западната част на града. След това се настаних в тази къща. Вие живеете в градска среда, много близка до нашата значи толкова по-добре можете да разберете проблемите и мъките на големите градове, всичко, от което ние страдаме. Аз познавам белия човек. Изследвал съм душата му, както се посещава статуята на свободата. Стигнал съм до сърцето му, до ухото му, до очите му, до главата му. Видял съм безпорядъка, усетил съм тревогата, чул съм врявата на неговия раздробен, страшен свят. Да, аз познавам всичко това. Настъпва тишина, сякаш Лола с черния лос мъчително отново преживява проникването във вътрешността и сърцето на белия човек. Без да го питам, той отново започва да говори аз разбирам, че първият ни истински разговор започва. За индианците са написани стотици книги обяснява той. И въпреки това нищо свещено не е казано за тях. Аз ще ви говоря с надеждата, че ще разберете нашите тайни. Но предварително зная, че няма да разберете онова, което казвам. Може би след няколко години ще си припомните тези разговори и духът ще ви просветли. Тогава думите ми не ще да са били на празни. Остава ни надеждата, че няма да е необходимо истината да чака наред. Може би тя ще си проправи път до нас много по-бързо, отколкото вие предполагате. Може ли да се каже за вас, че сте индианец? Индианец. Това не означава кой знае какво. Това е една изцяло бяла идея. Но след като Христофор Колумб е пожелал да бъде така, то защо не? Остава да уточним кой е индианец и кой не. Американската федерална държава смята за индианец всеки, който се обявява за такъв. Ако вярваме на това самоопределение, то се оказва, че има много повече индианци, отколкото са хората, в чието вени реално тече индианска кръв. От своя страна Държавното бюро по въпросите на индианците в това отношение е много по-ясно и по-малко либерално. За индианец се смята онзи, който принадлежи към определено племе или към определена общност, призната от държавата и правителството който живее в резерват или в околностите на резерват или който има една четвърт индианска кръв. Колко индиански племена съществуват? Федералната държава признава официално повече от 500 племена, като 200 от тях обединяват населението на Аляска. Какво означава английската дума Native на рождение? В Съединените щати американци по рождение наричат хората, принадлежащи към народ, роден на този континент. Терминът има по-широко значение от определението индианец, тъй като включва например инуитите и алеотите. Всъщност ние сме народът на червенокожите. Ние сме и Каса, народът на земята. Народът на мира, роден на този остров на Костенурката, който вие наричате американски континент и който всъщност е земята на мира. Вие можете да ме наречете също и Сиукс. Но ние се наричаме Лакота. Независимо от това аз не отхвърлям определението индианец. Ако това ще ви помогне да направите по-видими и по-истински нашите традиции и нашата идентичност, то аз го приемам драговолно. Ние не приемаме само онова, което ни тласка към изчезване, към претопяване в магмата на вашата цивилизация. Ето защо аз се обличам така, нося тази шапка, огърлица от камъни и пуснати чак до кръста плитки, също като моите предци. Когато се разхождам по улиците на Денвър, хората ме поглеждат очудено и дори някои искат да ме фотографират. А вечерта казват на семействата си, днес видях един индианец. И това очудва и запленява въображението на децата. Това не ме смущава. Вижте, моите дрехи и накити изглеждат прости и ексцентрични, но когато посещавам Националния музей по история и технология в Вашингтон, аз виждам дрехите на моите предци изложени в витрините. Те се съхраняват като скъпоценности. Обличайки се като тях, аз се чувствам много богат. Ето защо аз също понякога използвам думата индианец но ако вие се смятате за бял, а мен виждате като индианец, то ние просто си губим времето. Не е това основата, върху която можем да установим нашите отношения. Кръста има два мания е червена, както и на всички останали народи, както и на нашите братя животните. Колко индианци живеят на територията на Америка? Преброени са малко повече от 2 милиона американци по рождение, сред които около 1 милион и 900 хиляди индианци. Тази цифра обаче има тенденцията да нараства. Една четвърт от индианците живеят в резерватите. Останалите са разпръснати по цялата територия на страната и особено в големите градове. Например, в Лос-Анджелис има около 90 000 индианци, в Сан-Франциско са около 40 000, в Нью-Йорк и околностите му са 50 000 и около 50 000 са в Тулса, щата Оклахома. Белите ви наричат червенокожия, как вие наричате белите? Понякога ги наричаме Васикун, което означава кръпци на мазнини. Това прозвище идва от времето, когато през 19 век белите систематично избивали нашите братя бизоните. Това масово изтребление преследвало няколко цели – да се снабдяват с месо работниците, изграждащи железопътните линии, да се подложат на глад индианците и да се освободят обширни територии за обработване. Резултатът е безпредседентна екологична катастрофа. Стига се до почти пълното изчезване на този животински вид – както и да е. По то на време бизоните били избивани в такива количества, че белите ловци често се задоволявали да вземат само кожата и месото на животните и да оставят всичко друго да гние под слънцето. Така колонизаторът, който преди това ние сме наричали просто скави чаша, означаващо бял човек, се превърнал във вас икон, т.е. онзи, който взема най-доброто за себе си и унищожава останалото. Що се отнася до названието червенокожи, трябва да се знае, че то не е от времето на Христофор Колумб, а се появява по-късно и се разпространява много към средата на 18 век. Тогава на белите им било много удобно да подчертаят, че освен народа на черните съществува още една раса, различна, отделна, и разбира се, също така ниша. В това те виждали още едно доказателство, че в основата, на дъното на еволюционната стълбица се намират много повече хора, отколкото на нейния връх, където белият човек се чувствал единствен в своето великолепие. А самото название червенокош идва от охровите бои, с които индианците покривали кожата си. Той има едно голямо предимство, съответства на един чист свят, а не на полутонове, каквито са например, кафяв, тъмен, охра или бронзов, подчертаващи и поддържащи системата и установените убеждения за неравенството на трите фундаментално различни раси. Съществува ли още антииндиански расизъм и как се проявява той? Позволете да ви прочета един списък, съдържащ всички създадени през последните 500 години определения, отнасящи се до индианците. Някои са обидни, други са похвални но всички, взети заедно, ни определят като една различна раса. И в това отношение те са в еднаква степен расистки. Този списък бе публикуван преди няколко години от Джакатър. И така според мелите, по някакъв странен, едновременно обобщаващ и противоречив начин, индианците са невинни деца на природата, нечовешки демони, непоправими кръгци, благородни диваци, убийци, жадни за кръв принцове, етиологична забележителност, индивиди, изпълнени с стоицизъм и лишени от чувства, родени войници, безделници и ленивци, последните остатъци от каменната ера, диви животни, паразити, невежествени, поклонници на дявола, демократи и егалитаристи, верни петкановци, наследници и носители на мъдростта, лечители, непоправими пияници, инстинктивни мистици, съучастници на природата, постоянна опасност за женската невинност, свръхестествени същества, предпочитани животни за компания на федералните власти, врагове, расисти, изяждащи белите хора, противници на цивилизацията, носители на свято послание към цялото човечество. Както виждате, има много за изхвърляне и нещо за задържане. Как тогава съвременното общество да не е наследило от този клуб поне няколко трошици антииндиански расизъм? и все пак понякога ние се чувстваме много по-обидени и засегнати не толкова от расизма, изразен с думи, отколкото от един особен несъзнателен расизъм. Той се проявява, например, когато при официални церемонии ни представят като същества, живеещи все още извън времето на модерните технологии. Европейците особено много трудно разбират и осъзнават, че повечето от нас живеят в къщи, а не в палатки, че имаме телевизия и понякога сме абонирани за кабелна телевизия, че използваме телефона и всички съвременни средства за комуникация. Ние вече не ходим на лов за бизон и обявяваме събиранията си, които наричаме полуол, чрез пресата, а не чрез димни облаци. Ние разбираме, че романтичната представа, която вие имате за нас, съвсем не означава, че ни подценявате но все пак резултатът от вашето симпатично невежество е именно такъв. Има обаче и много по-тежки неща. Представете си следната сцена. Намираме се на някакво футболно, баскетболно или бейсболно игище. На терена под шумните акламации на публиката навлиза един отбор, наречен Дивите християни. Преди да започне матчът, един човек, облечен като папа, изпълнява необоздан танц, при това използвайки кръст. От време на време под ритъма на рока той благославя другарите си, които в същото време хвърлят към публиката свещени култови предмети. Какво ще кажете за подобна практика? Е добре, ако вие бяхте индианец, непрестанно щяхте да понасяте подобни спектакли. Практически много американски спортни организации носят имената на различни индиански племена и изпълняват подобни пародии на свещени наши обреди и ритуали по стадионите. Орловите пера, свещената лула, рисунките по тялото, за нас всичко това съответства на дълбоки ценности, които всекидневно се профанират по игрищата, ако с ритуалите на мюсюлманите или евреите се извършваха подобни профанации и пародии, то моментално биха предизвикали надигането на огромна вълна от протести и осъждане. Ние обаче сме просто индианци, т.е. същества по-низши от човека и заради това белите толерират подобни прояви. Правителството взема ли някакви мерки? Би било несправедливо да се каже, че нищо не се прави в други области освен спорта. Конгресът вече забрани използването на имената на нашите духовни водачи за название и реклама на алкохолни напитки. Съществуваше, например, уиски, наречено Crazy Horse звезда. То беше забранено с мотива, че американците по рождение уважават и почитат своите предци. Те смятат, че духът на предците остава на този свят и след смъртта им. Дивият кон е един от най-ценените извори на духовно вдъхновение и името му е символ на тяхната религия. В Париж има кабаре, наречено Crazy Horse Saloon. Представете си, че индианците от резервата Розбът, например, поставят за туристите едно заведение, където се продава джин и водка и където млади жени, облечени като италианки, се разсъбличат и нарекат това заведение кафене Йоан Павел II Римско, ето какво представлява всъщност вашия Crazy Horse Saloon. Индианците на свой ред не развиват ли известни антирасистки настроения и реакции спрямо белите? Да, съществува тенденцията да се виждат само две сили – бели индианци, и да не се забелязват другите култури – истинската, афроамериканската и ориенталската, които също съществуват на територията на Съединените щати. Понякога индианците забелязват единствено по низката степен изостеналостта на белите в морално отношение, съпоставена с техните собствени духовни изисквания. Този стереотип обаче е измамен, защото същите тези духовни изисквания при много от индианците вече са разрушени и могат да бъдат открити, при това великолепно развити, при много от белите. Вижте, всичко това няма значение трябва да освободим съзнанието си от тази шлака. Към коя група, към кое племе принадлежите ние? Аз съм лакота. Нашето племе е доста по-малобройно от племето на Вахо, например, което наброява около 140 000 души, или от племето Чероки от щата Оклахома, което обединява 120 000 души. Ние сме част от племето Сил, наброяващо общо 104 000 души сиуксите винаги са били много независими. Те не са били част от петте цивилизовани племена, където са били включени племената Крик, Чоктол, Чикасол, Чероки и Семиноли, нито пък са били в обединението на шестте народа, включени в ригата на ирокезите. Звезда Крейзи Хорс, т.е. дивият кон Белпрев. прев. Нашият народ, дошъл от областта около горното течение на Мисисипи, през 17 римско и 18 век емигрирал към големите централни полета. Той е бил изблъскан там от враждебните му племена Криик и които били снабдявани с оръжие от французите. Групата се подразделя на три подгрупи – Девакатони, Сантини, Сисетони, Вапекоти и Вахнетони, които се настаняват в земите на днешния щат Минесота, Янгтони и Янгтонай, които се настаняват близо до Мисури, чернокраките, изгорелите или сиканго, папи, мини конжо, оглава, безлъките и тетони разполагат типитата си в земите на Южна Дакота. В моите вени че кръста на оглава. Народът на сиуксите е съставен от три езикови подгрупи, различаващи се по начин на произнасяне на съгласните да, на ила. Те съответно се наричат Дакота, Накота и Лакота тетоните Лянгтоните са Дакота, сисетоните, девакатоните лянктона и те са Накота и вапекотите и вахнатоните са Лакота. Ние сме горди, че народът на сиуксите е сред онези, които са успели да съхранят езика си. Какво означава вашето име? Всъщност аз имам няколко имена. На езика на лакота се казвам Мита Коляла Изинван Бригекала. Това е името, изписано на визитната ми картичка. Една част от това име означава малък орел и представлява моето духовно име. То произлиза от особената привилегирована връзка, която имам с духа на орела. Както можете да се досетите, нашите имена, когато са изразени на нашия език, представляват голямо предизвикателство за администрацията. Случвало се и много пъти технократите от бюрото за индианците буквално да си глътват езика, на английски ме наричат Олас Блекилк. Фамилията Блекилк или черния лос не принадлежи единствено на мен. Това е името на моя род. Аз съм сроден с Николас Черния лос, най-великият духовен водач на силуксите Оглава и с неговия син Бен Черния лос. Малките си имена дължа на един кълбой от шотландско-ирландски происход. Той беше отгледан от дядо ми и познаваше всичките ни тайни пътеки имаше достъп до колибата на духовете на минералите, където се извършва нашата най-светена церемония и духът го съпровождаше. Когато се роди дете, традицията повелява няколко дни след появата му на белия свят родителите да посочат някого, когато искат да почетат. И именно той дава името си на бебето. Така през 1921, 4 дни след раждането ми, Кълбоят Олас Хауард ме взел на ръце и ме доближил до коня си. Накарал ме да докосна една от юздите, като по този начин давал да се разбере, че ми дава и коня си с цялата му екипировка, амуницията, карабината, сребърните стремена, ръкавиците, на металото с качулката, седлото и всичко останало. По-късно Олас Хауард се ожени за жена от моята кръв и така се свърза с нашето семейство. Много неща бяха разменени помежду ни, от него към мен и от мен към него. Той ме научи на английски, а аз го научих на нашия език лакота. Показа ми как се обяздват диви коне и аз през целия си живот, също като кълбоите, носих бутуши и шапка. Дори съм участвал в Рудео. Той ли ви научи да познавате и разбирате нашата цивилизация? Да, той много допринесе за това. Как премина детството ви? Всичко, което зная, съм научил още когато бях дете. Ние вярваме в едно пророчество, датиращо от преди 19 поколения. Това време преди 19 поколения е началната точка на нашата памет. Ние не помним нищо преди това. В пророчеството се казва, че в моето семейство силите ще бъдат дадени на едно петгодишно дете. Аз бях това дете. Родителите ви знаеха ли, че сте предопределен, да, и за това от най-ранните ми години ме водеха на събиранията на старейшините. Бил съм само едно бебе, нещо инертно и без значение, което просто поставяли на земята. И все пак, подобно на всички други човешки същества, вътре в себе си сякаш имах нещо като магнетофон или малка видеокамера и дори без да си давам сметка, записвах всичко чуто и видяно. Нашите старейшини говорят много те се събират и говорят, докато им пресъхне устата. Но ако имат да казват толкова много неща, то е, защото именно те съхраняват мъдростта и паметта на народа ни. Разбира се, младият ми мозък не възприемаше всички изговорени думи. Но когато събирането свършваше, дори и да съм заспал, в мен оставаше една дума, една единствена, като перла сред избликнала вода. Аз събирах тези думи, трупах тези скъпоценности. С моята малка камера и с моя магнетофон лавях всичко. По-късно усетих удоволствието от слушането на тези думи. Те бяха като поток, чието рамолене ме очароваше. Всичко това ме приковаваше там, дори когато можех да отида да играя с другите деца. По този начин, леко и почти несъзнателно, ми бяха предадени знанията. Какви бяха тези думи? разговорите на старейшините се отнасяха за Вселената, за света, за неговата крехкост, за смисъла на съществуването му. Някои от произнесените тогава думи са останали в мен завинаги. Например, името на нашия баща, Танкашила създателят на всичко. Изразът Великата майка, произнасен с безкрайна мекота и нежност, за да се означи Земята, нашата плодородна планета. Думите огън, скала, вода и растителност, чрез които ние обозначаваме четирите основни съставки на Вселената и живота. Словата мъдрост, сила, познание и щедрост, които предават моралните категории и категориите на духовния живот. И най-сетне формулата ми е сиазин, която означава буквално «всички мои, всички от моето семейство». За какво служи тази формула? Тя включва в себе си повечето от нашите ритуали, защото ние ги изпълняваме в името на всички наши, а не само за собствена полза. При други обстоятелства тя звучи също и като повик тогава означава, че търсим опора, връзка с себе подобните ни, хора или духове и най-сетне ми тако е сиазин, изречена като междуметие, ни напомня за братските връзки, свързващи ни с духовете на животните, с четирите вятъра, с другите народи, с предците, с идните поколения, с духовете на минералите и най-общо, с всичко съществуващо. Всички тези думи и понятията, които те изразяват, са записани в съзнанието ми, така както лазерният лъч гравира цифровото послание върху диска. Този начин за предаване на мъдростта, идваща от вековете, превръща ли ви в посветен? Зная, че хората от Запада обичат да употребяват този термин, когато говорят за различните духовности, които не познават. Мен лично той ме затруднява, смущава ме. Думата посветен като че ли носи предположението, че някаква тежка тайна е била разкрита и предадена на един избран от други избрани. Ние гледаме на тези неща по-иросто. На първо място, ние не откриваме нищо, ние нищо не познаваме, ние само разпознаваме всичко. Ние сме сродени с огъня, с скалата, с водата и растителността. Ние сме част от едно голямо цяло. Ето защо знанието вече е вътре в нас още когато издаваме първия си вик на този свят. Трябва само да се пробудим, да си припомним всичко, което училището, обществото или модерните времена са ни накарали да забравим. На второ място, вие бързо ще разберете, че ако ние вярваме в непрекъснатата връзка между поколенията чрез преминаването на знанието от едно поколение към друго, то е преди всичко защото разчитаме, на духовете да ни научат какво трябва да правим при различни обстоятелства от съществуването ни, независимо дали те са трудни или благоприятни за нас. Вие говорите за духовете така, както някой на Запад би говорил за телефонната услуга, която ни дава всякаква бърза информация по всички възможни въпроси. Това сравнение ми харесва. Да, много ми харесва. Наистина аз призовавам духовете и те идват. Точно така е. Представям им някакъв въпрос или проблем и им казвам, аз наистина имам нужда от вашата помощ. Те ме чуват, идват и ме повеждат. Обучението ви от старейшините, предадено на човек, предварително известен като предопределен, не ви ли лиши от истинско детство? Или, с други думи, липсваше ли ви детството на обикновено момче? Определено не. Аз имах детство, в което много неща бяха съвсем обикновени. Спомням си вкуса на пемика на звезда, аромата на кафе, който постоянно се вдигаше от огнището, играчките, изделани от дърво или кост. Кога срещнахте духовете за първи път? Както ви казах, това бе предсказано. Всички членове на семейството ми го знаеха. Но дядо ми и баба ми ме подготвиха за срещата с духовете. Това бе лесно, защото старейшините, техните разговори в мое присъствие, вече бяха създали благоприятна почва. Родителите ми не ме караха да се чувствам различен. Дори се отнасяха с мен по-сурово и по-строго, отколкото с братята и сестрите ми. Спях върху наръч дърва и тъй като съм най-малкият в семейството, се хранех с това, което другите бяха оставили. Играчките ми бяха няколко фигурки, избялани от кост. При дядо и баба обаче всичко се преобръщаше. Там аз бях почти най-важната персона на света. Когато навърших 5 години, усетих, че нещо се случи. Първо, дядо и баба започнаха да ми приготвят малки дарове, твърбички с тютюн или свещени тръви. После, един ден организираха молитвена церемония. Ние обикновено се молим в онова, което аз наричам колиба на духовете на минералите. Ще ви я опиша по-после и ще ви обясня защо е толкова важна за нас. За сега запомнете, че в нея молитвите се извършват групово и натъмно. Аз стоях между майка ми и баба ми. При тази церемония винаги трябва да има един главен свещенослужител, този път дядо ми изпълняваше тази функция. Молитвите, с които се призоваваше благословията на духовете върху мен, бяха изречени. Изведнъж сред тъмнината от свода на колибата избликнаха и се спуснаха големи бели снопове светлина. Всеки път, когато срещаха препятствие, под или някаква друга преграда, светлината се усилваше, ставаше по-ярка и напомняше светкавицата на фотоапарат. Бях много впечатлен. Сигурно някой, който не е свикнал от най-ранното си детство с мисълта, че подобни явления могат да се случат, несъмнено би започнал да крещи от ужасна «Ей, мен всичко това ми се струваше забавно, очудващо, чудесно, но съвсем не страшно. Усещах докосването на всякакви ръце на тялото ми. Една ме дърпаше на някъде, друга ме блъскаше силно, трета като че ли преминаваше през стената, на която се бях облегнал, и ме гладеличкаше по гърба. После тези ръце ме вдигнаха като балон, който се прехвърля от ръка на ръка, и ме хвърляха от едната страна на стаята до другата. При движението си тези ръце издаваха звуци. Какви звуци? Звънтене, дрънкане, пукане, пръщене, скърцане. Но нищо дразнещо или плашещо приличаха по-скоро на звуците, които обикновено се използват в анимационните филми. Звезда пемикан, ястие приготвено от месо, плодове и мазнини. Съставките се счукват добре, разбъркват се, притискат се и се изсушават бел прев. Сигурен съм, че вие, другите, хората от народа на белите, си представяте, че нашите връзки с духовете са изпълнени с някаква сериозност и тежест вие ще разберете, че няма нищо подобно. Този ден духовете си играеха, като се пъхаха под дрехата ми, ровеха в джобовете ми, удряха ме така, че да загубя равновесие. Палавите деца във вашите училищни дворове се държат точно по същия начин. Но само с един удар всичко се преобърна. Духовете ме изхвърлиха нагоре и аз бях буквално катапултиран в пространството прекосих голямата празнина, в която се въртяха планетите. Минах съвсем близо до звездите и видях със собствените си очи необятността на Вселената. Тук вече не си играехме. Дадено ми бе да видя нашия създател Танкашила и Великата Майка Земя. Разбрах, че всяко знание и всяка добрина произлизат от нея. До тях бяха човекът и водата. После видях орела, кацнал върху един свещен камък. Размахът на крилете ми създаваше толкова силна въздушна тяга, та тя загасяваше главния огън, а огъването им, толкова силен вятър, че извивайки се като вихрушка около слънцето, той прекусяваше пространството. После усетих, че слизам обратно на земята, че ме хвърлят на твърдата земя. И все пак не се озовах отново в колибата, а на открито сред прелията, обваяна от четирите вятъра. Четири крехки сенки се бяха събрали наоколо и нещо си говореха. Надвисваше буря. В сенките аз разпознах членовете на семейството ми, но всичките не бяха точно такива, каквито са. Тогава разбрах, че телесната им обвивка се е сляла с земята, спомагайки за цъфтежа и зеленината на растителните същества. Онова, което виждах, бе техният дух. Те ми обясниха какво трябва да правя в бъдеще, за да се свързвам направо с духовете на онези, които са си отишли. Това видение бе начинът, който бе избрала Великата Майка Земя, да ми даде да разбера какво представлява смъртта. Един ден моите близки ще умрат, но аз вече бях подготвен и знаех, че те няма да ме напуснат и напълно да ме изоставят. Когато всичко свърши аз отново се озовах в реалността, в съзнанието ми остана запечатено едно послание. Предстоят ужасни събития и аз съм тук, за да науча моя народ, че трябва да остане единен и обединен около най-святото нещо за нас, свещената лула, която ние наричаме и за която ще говорим по-нататък. Може ли човек да излезе от подобно изпитание невредим? Не. Дълго време аз бях крайно изтощен и лежах неподвижен в колибата, където ме бяха оставили роднините ми. Чувствах се изпразнен, гроги, като след огромно физическо усилие. И все пак имах усещането, че част от моето видение е останало в мен, следа, която никога няма да изчезне. Какво стана после? Разбрах, че съм дошъл на тази земя с определена цел, да предам нещо полезно на идните поколения, които на свой ред да го предадат по-нататък. Какво представлява това полезно нещо? Това е силата. Тя се предава само на онези, които са получили или приели мъдростта и знанието. Това е силата на четирите вятъра. Благодарение на тази сила един ден моите хора ще успеят да се обединят около свещената Луаша Нунпа и да се отклонят от пътищата, по които душата се осквернява. Няма да бъде лесно. Защо? Защото се прави всичко, за да не можем да запазим тази сила. Започва се от училището. Спомням си, през 20-те години правителството реши, че всички индианци трябва да научат английски и да ходят на училище. Да се говори на нашия език лакота, беше забранено. Спомням си, че когато произнасях неправилно някоя английска дума, закачаха на ушите ни толкова щипки за прене, колкото грешки бяхме направили. Може би от тогава ушите ми са станали толкова дълги, Наказанията бяха многобройни и едно дете трябваше да притежава голяма смелост, за да говори на езика на своето семейство, на езика на предците си. Езикът, както и културата ни, бяха подценявани, подигравани и презирани. Културата ни бе считана за мръсна, всеки път, когато една дума на лакота се отромваше от устата ни, трябваше да я мием с сапун това отношение остави дълбоки белези в културата на нашия народ. Помислете само, трябваше да дойде 1990 година, за да може Конгресът да определи като федерално задължение опазването, закрилата и развитието на правото и свободата на американците по рождение да използват и развиват местните езици. Но езиковата цензура, която властваше в продължение на толкова дълго време, имаше твърде тежки последици, защото на практика моят народ на сила бе принуден да се откаже от двата си езика. Два езика. Аз мислех, че имате само един език, лакота. Другият е тишината. И именно върху този език белите бяха наложили най-тежки забрани. Ще ви обясня. При нас, особено при старците, дори когато бъбрят с часове, понякога думата просто е ненужна. До такава степен нещата се изразяват отвъд думите. След като сме приели мъдростта, силата и е щедростта, ние се ползваме и от предимството на способността да се оставиш да бъдеш носен от вълните на телепатията и така да влизаш в контакт с другите училището, образованието на белите, успяха да накарат моя народ да повярва, че вербалният език е най-добрият. Тогава онези от нас, които бяха ходили на училище, онези, които цивилизацията на белите бе заразила, започнаха да говорят, да говорят, да говорят. Много често онова, което вие наричате образование, се състои всъщност единствено и само в това говорене, непрестанно и безкрайно говорене. Проблемът обаче е в това, че възприемайки думите като единствен начин за общуване, се стига до там, че преставаме да се разбираме. Защото думите имат двоен смисъл и онзи, който не се вслушва и не чува тишината отвъд тях, се оказва изправен пред поручността на говоримия език с езика на тишината изрази като не това исках да кажа. Може, би. Промених мнението си, нямат абсолютно никакъв смисъл. Заедно с английския език ние научихме, че едни и същи думи, в зависимост от това дали са казани, написани или изречени по един или друг начин, могат да изразяват съвсем противоположни неща. Тишината не е като думата, тя никога не лъже. По това време белите не се ли бяха заелили с вашите вярвания? Да, разбира се. Погледнете този текст. Той е от края на миналия век, но правилата, които постановява, все още бяха в сила по времето на младостта ми. Но лос ми подава един документ, установяващ правилата и регламентациите в индианските резервати. Изредените по-долу действия ще бъдат считани за престъпления и съдиите в Индианския съд трябва да действат, за да ги осъдят и накажат с еднаква строгост във всички съдебни области. Всеки индианец, заварен да участва в танца на слънцето, в танца на скалпа, в танца на войната и в каквато и да било подобна проява, ще бъде считан за виновен, за извършил престъпление и ще бъде наказан с намаляване на дажбите за храна в продължение на не по-малко от 10 дни, но и не повече от 30 дни, или с затвор от 10 до 30 дни. Всеки индианец, заварен да действа според указанията на заклинателите или който се държи по начин, отдалечаващ индианците от обичаите и целите на цивилизацията, или който се опитва да попречи на индианците да изоставят своите варварски нрави и обичай, ще бъде считан за виновен в извършване на престъпление и осъждан на затвор от 10 до 30 дни, но лъвчерния лос продължава от 10 или 15 години преди да се родя, от федералната столица в нашия резерват Пече бяха дошли официални представители на властта, които трябваше да ни забраняват да извършваме нашите обреди и ритуали. По време на моето детство при нас имаше и хора, облечени в черни ръса. Говоря за католическите свещеници. Никога няма да забравя една от натрапчивите им идеи те искаха да ни накарат да се откажем от консумацията на корени от растения. Нещо, съвсем обичайно в нашия начин на хранене и в медицината ни. Те обаче твърдяха, че змиите се хранят с корените на растенията, а те са животни на ада. Затова яденето на корени било знак за нашата дяволска природа. Сега всичко това може да ни изглежда налудничаво, но аз все още потлетвам, когато си го спомням. Тези хора бяха истински фанатици и ние бяхме изцяло в тяхна власт. Принудени бяхме да извършваме свещените си церемонии тайно, далече в планината. Но дори и там свещениците, подпомагани от индианци-предатели, ни преследваха, изгаряха свещените култови предмети и чупеха нашите шанунпа. Особено ясно си спомням за един от тези свещеници в Чено, Наричаше се Фаган. Отец Фаган. Аз често разказвам на внуците ми как той се зае с унищожаването на религиозните ни обичаи. Вие знаете, че по време на церемониите ние използваме барабани, подобни на този тук, направени от биволска кожа, или на този, на половината пълен с вода. Чуйте звука му, това е биенето на човешкото сърце, което по този начин може да бъде чуто на разстояние от много километри. Та отец Фаган добре знаеше, че всеки път, когато се чува звукът на този барабан, значи, че ние изпълняваме религиозна церемония, че се молим. Тогава той веднага тръгваше да обикаля всички хора от народността лакота наоколо и ги питаше, чухте ли барабана? Без да знаят, че този въпрос е клопка, хората отговаряха, че са го чули. Тогава той вписваше имената им в бележника си съставил по този начин дълъг списък от имена, той отиваше в полицията и казваше, ето вижте колко много хора се оплакват, че звукът на барабана ги безпокои хората, разбира се, никога не отвръщаха на обвиненията, но благодарение на тази лъжа полицията се чувстваше упълномощена да нападне и унищожи култовите ни места. Никога няма да забравя как всичко най-скъпо за нас беше унищожавано под дебелите подметки на бутушите им. Така ставаше. Според вас белите по това време са водили истинска религиозна война. Да, но те го правеха по най-порочен начин, защото полицаите, преследващи нашата религия и унищожаващи култовите ни предмети, самите те бяха от народа Лакота. Точно в това свещениците проявяваха дяволска изобретателност. Те бяха успели да изправят цялата администрация на резерватите, а следователно и полицията, съставена от индианци, срещу нас. И ако можеше да се говори за войната, то белите можеха да твърдят, че това е гражданска война. В това отношение те наистина бяха в изгодна позиция, когато твърдяха, че щом малко време след оскверняването на свещени места или предмети полицаите загиваха, биваха намирани отровени или изгорени живи, това означава, че други лакота са им отмъщавали. А така ли беше? Духовете знаят. Отгатвам, че няма да кажете нищо повече, нали? Настъпи тишина. Но черния лос не отговори. Аз продължавам. Това неразбиране между две религии и две култури оставили следи. Да. Макар че той идва от много по-далеч. Припомнете си какво казваха първите колонизатори на американския континент за местните народи. Техният брак не е свещено таинство, а кощунство. Те се кланят на идоли, те са похотливи и извършват действия на содомия. Тяхното главно желание е да пият, да почитат езическите си идоли и да се отдават на брутални гадости и непристойности. Какво можем да очакваме от тези индианци, чието черепи са толкова дебели и здрави, че испанските войници трябвало да внимават да не ги удрят по главата, защото острието на сабите им се повреждало. Така се изразявал Гонзало Фернандес де Овиедо и Валдес по повод населяващите Южна Америка народи. Вярно е, че по същото време други, като например, доминиканския монах Франциско с де Виктория, поддържали други тези. Отрицателните, негативните предразсъдъци обаче били така всеобхватни, че бързо се разпространили по целия континент. Тази историческа лъжа се оказала толкова устойчива, че все още поддържа живи отрицателните стереотипи по отношение на индианците. А можем ли да посочим някой от тях? Например, твърди се, че индианците скалпират враговете си. Вярно ли е това? Всеки път, когато се говори за индианци, тази тема излиза на преден план. Тя е била разисквана от историците безброй много пъти. Дори някои от тях са твърдали, че французите и англичаните са въвели обичая на скалпирането по време на водените от тях индиански войни. Днес се знае, че тези историци са грешали, може би единствено от любов към парадоксите. От друга страна обаче, не може да се отрече, че белите са насърчавали тази практика, клоповайки човешки скалпове от индианци и по този начин създавали един своеобразен мрачен пазар, не съществувал преди идването им. А особената слабост на индианците към алкохола, също ли е легенда? Вие намеквате за тезата, според която на индианците им липсва специалният ген, позволяващ абсорбирането и обработването на алкохола в кръста. Нека сме наясно, това е легенда. Сигурно щеше да ни бъде по-приятно, ако беше вярно, защото тогава можехме да минем просто за жертви, за недъгави в едно общество, в което почти не е възможно да се живее, без от време на време да приемем няколко капки алкохол, съвсем безобиден за другите, но отровен за нас. Уви, истината е по-различна и ние трябва да приемем образа, който огледалото ни показва. Не можем ли наги да отхвърляме всички ваши стереотипи с махване на рука? Да, индианецът е пияница. Да, индианецът е алкохолик. И той е станал такъв, защото е забравил своите традиции, своя мерен път. Но също така и защото белият човек го е подтиквал към пиенето. Вие намеквате за колонизаторите, които предлагали алкохол без ограничение на индианските племена с цел да ги разложат? Да, освен това изследователите откриха една типична за индианците схема за консумиране на алкохола, вкоренена като следствие от редуването на строги забрани и широк либерализъм. Схемата на пиене се състои в това да се пие бързо и възможно най-много. Тази форма на консумация на алкохола се е установила исторически, когато индианците са разбрали, че давайки им да пият алкохол, белите им предлагат удоволствие, което в същото време е забранено от техните собствени закони. Значи трябва да се поеме колкото може повече, преди да те хванат. От тук натат става така, че индианците не опитват алкохола, не го дегустират, а направо го поглъщат. В много индианските резервати забраната все още е в сила и поддържа този начин на пиене. Трябва да се пие колкото се може повече, преди да са те пипнали, Последиците от този бич за индианците са пет път по-високата смъртност при пътни происшествия на самоубийствата. Както виждате, забраната и насилието не са решение на проблема. Моят народ трябва отново да се обедини около свещената Шанунпа и да открие забравените пътища на истината. Друго разпространено клише, особено сред европейците, е убеждението, че индианците са задължени да остават вътре в резерватите. Вие обаче ме приемате един вър, който не е в границите на никоя индианска територия. Тази погрешна представа е много разпространена и сред немалко американци. Тя е и много показателна. Разбира се, имало е време, когато нашите народи са били затворени в определени от белите територии, след като те са заграбили нашите полета. Имало е случай, когато хорака Джозеф, вожд на племето пробити носове, или Джеронимо от племето Апахи Чирикала, починали съответно през 1904 и 1909 година, дори след смъртта им продължавали да бъдат поставени под забрана за напускане на резервата. Но все пак през 1910 свободата на придвижване на индианските племена по американската територия е възстановена това, че много наши съвременници още вярват в ограничаването на тази свобода, е от живелица, датираща от 19 век. Тя обаче показва до каква степен и колко дълбоко е залегнала в съзнанието им една система, в която се е смятало за нормално индианците да бъдат затваряни в специални зони и да бъдат смятани за непълноценни граждани. Нека се върнем към отношенията на християнските свещеници към вас. Мъжете в черни ръса не се задоволяваха само да воюват срещу нашите вярвания. Необходимо им беше и да превърнат своята вяра в задължителна за нас. Под заплаха от лишаване от дажбите за храна ние задължително трябваше да присъстваме на литургиите. Така, с малко царевица и брашно, свещениците купуваха приемането на християнството. Те бяха истински наследници на Христофор Колумб. Всички деца ли ходеха на училище? По принцип да. Нямаше друг избор. Още тогава обаче старейшините ни смятаха, че училището на белите цели, също както лукавствата на хората в черни ръса, да ни накарат да загубим душите си. Както ви казах, аз наследих знанията на миналите поколения. Аз съм наследникът на 19 поколения. Училището би могло да ме накара да забравя, да загубя всичко това, налагайки на съзнанието ми чужди действени модели. В резерватите обикновено ходехме на училище в течение на три години. Това бе, както вие казвате, начално образование. Някои продължаваха учението си още три години, но нямаше гимназия, която после да поеме учениците. Така всичко свършваше. Значи посвещаването ви е станало изведнъж на годишна възраст? Не, не изведнъж. Разказах ви за детството ми или поне за годините, последвали първата ми среща с духовете. Имаше и втора. Бях на 9 години. Духовете бяха вдъхнали в мен познанието за началото, за происхода, за материята, за живота. Така че на тази възраст аз бях на нивото на завършил университет, на 9 години аз за първи път се отправих към това, което ние наричаме бдение или търсене на видението. Ще поговорим отново за този ритуал. За сега нека просто да кажем, че той се състои в това да се отдалечиш от близките си, да се осамотиш, например, в планината, и да помолиш духовете да те просветлят. Моят дядо ми беше поверил свещената шанунпа. Когато стигнах в планината, посред нощ се разрази буря. Чух някакво виене, което напомняше звука, издаван от големия бухал. Чух този звук няколко пъти. Уверявам ви, че макар и да напомняше птица, в него нямаше нищо обикновено или познато. В същото време земята трепереше, сякаш изпод стъпките на някой великан, приближаващ се към мен. Всичко беше наистина страшно. И аз, изправен лице в лице с развилнелите се стихи, се потопих в молитва. Вятърът се усили. Отекна за четвърти път този писък. Тогава разбрах, че силите на четирите вятъра са дошли да ме посрещнат. А междувременно земята се пропукваше, сякаш съществата камъни също искаха да покажат присъствието си. Духът ми проговори. Той дойде да ми помогне. Преди това търсене на видение аз се бях молил много, много пъти бях търсил, дирил, искал. Духът си беше спомнил за моите желания и веднага, на място, изпълни някой от тях. Много скоро всичко свърши аз, също както и първия път, се почувствах гроги като боксер след мач. Какви сили ви бяха поверени от духовете? Мисълта за силите действа като силно предизвикателство в съзнанието на белите, защото те не знаят за какво става дума. Понякога, когато някой от тях повдигне този въпрос, той очаква от мен да започна да повдигам предмети, без да ги докосвам, като например, тази чаша, или да я накарам да падне, без обаче водата в нея да се разлее. Силите, за които говоря, са свещени. Те не бива да бъдат смятани за магии, нито да служат за забавление или удивление на партера или галериите. Макар че има някои хора, владеещи тези сили, които се държат точно по този начин. По-добре би било, ако съхраняваха възможностите си, за да лекуват или да бъдат истински полезни. Можете ли да ми разкажете за мястото, където са преминали детството и младостта ви? Аз съм роден и израснал в една област на Съединените щати, която преди много време е била населена от милиони бизони. Тя се нарича Южна Дакота. Климатът там е много суров независимо че Мисури пресича тези земи и дава вода на множество езера. Почвата остава безплодна и суха през по-голямата част от годината. Затова демографският приръст е един от най-низките в страната. На запад се простират пустите, сякаш лунни територии на Бедленд. Оттатък са Блек Хил звезда, нашите свещени хълмове, които белият човек разкъсва, търсейки злато а в центъра са главните индиански резервати – Пайнбридж, Розбът, Кроу Крик, Шайена Ривър, Стандин Крок, Сисетон Лапълтън, Санти, Янгтън. Ние живеехме в Розбът. Къщата на родителите ми беше в Пармили, малко селце, разположено на няколко километра от Сейнт Френсис, където ходехме на училище. Наблизо течеше Литъл Лайт Ривър звезда-звезда, чието брегове бяха любимото ни място за игра когато сте били на 19-20 години, е започнала Втората световна война. Мобилизираха ли ви? Индианците смятаха ли, че тази война и тяхна или бяха безразлични, както се държаха някои чернокожи борци за права по времето на войната във Виетнам? Смятахте ли, че това е само работа на белите? прекарах 4 години по бойните полета, от 1944 до 1945. Духовете ме запазиха. Бях награден с почти всички медали, които можеха да бъдат дадени на един боец, и не получих нито една сериозна рана. Ако взех участие в тази война, и то напълно лоялно, то бе, защото президентът на САЩ се бе обърнал към представителите на всички религии да се обединят и да се молят за обединението на народите. И не бях само аз. 25 000 индианци бяха мобилизирани в армията. Повечето от тях служиха в Европа и в Азия. Най-известните случаи от времето на войната са свързани с службата на индианците от племето на Вахов отделенията за свръзка на националната флота, където езикът им е бил използван за кодиране на радиопредаванията. Преди това 8000 индианци са участвали в Първата световна война, а после 41 500 индианци бяха в армията по време на войната във Виетнам. Още няколко хиляди бяха в Корея, а наскоро и в Ирак. Ние дадохме на страната нашия дял от войници. И то така добре, че днес всеки четвърти възрастен индианец и всеки втори вожд на племе е отличен като ветеран. Как се върнахте в резервата след войната? Близките ми ме очакваха. В началото на военния конфликт духът каза, че войната ще трае 4 години. През последните четири дни преди заминаването ми цялото ми семейство се молеше и планината. Духът не бе излъгал, войната свърши точно в предречения момент. Звезда Блек Хилс, черните хълмове Белпрев. Звезда звезда Литъл Лайт Ривър, малката бяла река Белпрев. Когато се върнах, на мястото на отец Фаган беше дошъл друг свещеник. Наричаше се Фалон. Когато го видях за първи път, имах чувството, че халюцинирам. Той танцуваше, и то по най-френетичен начин, заедно с другите танцори, облечени като си укси. Представяте ли си, дори нямах време да сваля униформата си, когато се намерих сред хора, облечени според индианската традиция, при това танцуващи под ръководството на един християнски свещеник в Расо, не, това все пак не беше халюцинация. Просто папата беше решил, че трябва да ни образоват и да ни покорят духовно с по-фини, не така кастриращи средства. Отново можехме да организираме събиранията си и да извършваме някои от нашите обреди и ритуали, при условие, че нещата не отиват твърде далеч и не придобиват дяволски облик. Но всъщност онова, което те искаха, бе да ни влияят, оставяйки ни да вярваме, че уважават нашата идентичност. Тази тактика имаше изненадващи резултати. Дори предизвика бумерангов ефект. Ето един пример няколко години по-късно отец Фалон се разболя сериозно. Изправен пред неспособността на цялата медицина да му помогне, той се съгласи да дойде и да се моли заедно с нас в колибата на духовете на минералите появи се духът. Не е нужно да ви казвам, че това изцяло промени начина, по който отецът възприемаше нашата духовност. След това имах възможност да общувам с много други християнски свещеници. Някои от тях разбраха, че вярванията ни и свещената шанунпа трябва да бъдат уважавани. Всичко това ме накара да мисля, че вече не бива да крием убежденията си и започнах да провъзгласявам властта на свещената Шанунпа. Станах нещо като адвокат. Как реагираха близките ви? Семейството ми винаги ме е подкрепяло, също както и истинските ми приятели. Но трябва да се върнем малко назад, към духа на онова време. Индианците бяха научили белите да позорят традициите им. Самите те считаха културата си за непълноценна и се срамуваха от нея. Вече ви казах, че тогава действах усилено, за да убедя света да се завърне към нашите свещени пътища. Оспорвах властта на белите. Опитвах се да събера около мен и други протестиращи, несъгласни индианци. Поведението ми бързо разтревожи християнските свещеници, а също и властите в резервата. Постепенно аз се превърнах за тях в истинска опасност. Дестабилизирах установената система. Не биваше да ми позволяват да се превърна в политически водач, към което се стремях. Тогава те свикаха специален съвет, съставен от психолози и психиатри, за да ме изкарат лут. Намериха и един съдия, комуто моите позиции и постоянни интриги в полза на нашите права, бяха дошли до гуша той назначи специална експертиза и докато я очаквах, ме затвориха в затвора. Отнасяха се с мен като с опасен психопат. Когато шерифът дойде да ме задържи, ми сложиха и усмирителна риза. Вярно е, че нямах намерение да се оставя тако така имах голяма физическа сила. Получи се нещо като сблъсък. Ченятата бяха получили специални нареждания, аз бях съмнителен тип. Но те знаеха също, че началниците им ще ги прикриват, ако се случи нещо. Ето защо ме пребиха. Нахвърлиха се върху мен, крещейки расистки обиди. През полно полуоткрехнатата врата един свещеник и един проповедник наблюдаваха всичко, но не направиха никакъв опит да ми помогнат. Явих се пред съдията и един лекар. Въпросите, които ми поставяха, всъщност ме осъждаха предварително те искаха да знаят каква форма приемат духовете, когато ми се явяват. Питаха ме какви опяти вземам, преди да се появят виденията ми, които те възприемаха като кошмари или делириуми. Те не се стремяха да разберат какъв съм всъщност, нито какво е предназначението и ролята ми сред хората. Интересуваха се единствено от това, което предварително потвърждаваше изградените теории за мен. Разбира се, след като мнението им предварително бе ясно, те ме пратиха в психиатрията. Там ме затвориха в добре тапицирана килия, в която всичко беше направено от каучук, а мебелите и санитарните принадлежности бяха зазидани в стената. Цялото тяло ме болеше и беше покрито с синини. Но онова, което ме правеше най-нещастен, бе невъзможността да провъзгласявам силата и властта на свещената лула в един свят, който претендираше да е цивилизован. Тогава, на дъното на отчаянието си, чух, че някой ми говори. Беше дошъл духът утешител и ми казваше, че борбата ми е добра, че трябва да съхраня верността си към моя народ и предците ни. Той ме уверяваше, че танка шила създателят е на моя страна за винаги, че трябва да простя на тези, които ме удрят, и да, продължавам да казвам истината. Тогава се случи нещо необикновено. Духът ме накара да преодолея двойната врата на килията и ме изведе навън. Намерих се на открито, сред снега, върху който стъпките на духа оставяха следи паралелно на моите. Повървяхме малко така и се появи друг дух. Те си поговориха и думите им отново оправдаха моята борба. Чувствах се свободен и така силен. След това духът ме съпроводи обратно в зданието, откъдето нормално аз никога не би трябвало да мога да изляза. И докато духът лекичко ме побутваше към килията, притичаха един лекар и една сестра, вдигнати по тревога от надзирателите. Те не можеха да разберат как е възможно да съм в коридора. Двойната врата на килията отново се затвори зад мен. После организираха специално изследване, за да разберат кой е могъл да ми отвори. Провериха ключалките. За тях всичко случило се беше напълно неразбираемо. Аз обясних, че един дух ми е помогнал и ме е извел навън. Безполезно е да ви повтарям, че те не повярваха на нито една моя дума. Нужно им беше някакво рационално обяснение. Тук не мога да се въздържа и да не се насладя на мисълта колко ритуално е всъщност това постоянно позоваване на рационалността при белите. След цялото това приключение вече започна да става смешно. Главният лекар на болницата беше толкова заинтересован от случката, че стигна до там да моли полицията да му изпрати един виртуозен късоразбивач той беше затворен в моята килия, заедно с всичките му игли, метални телове и пинцети. Казаха му да направи опит да избяга. Той позорно се изложи. А главният лекар полудя, което бе парадокс за него, бидейки самият той психиатър. Бях се превърнал в своеобразно въплъщение на голямата загадка. И като че ли ставаше дума за някакво престъпление, те решиха да направят повторно възстановяване на събитията. Аз отново по-късак как съм преминал от вътрешността на килията до коридора, а после от коридора до изхода. Някои факти не съвпадаха. Например, времето за отваряне на килията беше много по-дълго. Обясних им, че духът го направи изведнъж. Те си скубеха косите. А на мен всичко това ми изглеждаше много смешно. Впоследствие на този повод започна още едно разследване. Семейството ми свидетелства за моята нравственост и за душевното ми състояние. Съседите казаха, че съм ги излекувал, когато са били болни. Белите разбраха, че разполагам с солидна, истинска защита. Ето защо решиха да погледнат на проблема от друга гледна точка. Тогава започнаха да разследват у нас в резервата. Бях им говорил за силата на свещената лула Шанунпа и за колибата на духовете на минералите. Те поискаха сами да проверят всичко онова, което смятаха за моя лудост. Позволиха ми да се върна в резервата и дори ме откараха там с камион. Много бях развълнуван да се върна сред моите близки. Междувременно вече беше пристигнала някаква група от съдебни заседатели или жури, която се състоеше от един епископ, един лекар-психолог, един представител на закона и един физик. Аз бях дал съгласието си тези хора да присъстват на една церемония на духовете на минералите. Подготвих колибата и поставих на местата им всички ритуални предмети – шанунпа, череп на бизон, перо и ногти от орел, опашка на елен. Епископът, разбира се, проявяваше най-голям сарказъм. Церемонията започна. Както ви казах, тя протича в мрак. След продължителни молитви и песнопения вътре в колибата започна да вали. При все това покривът бе абсолютно здрав. Отекна шум от криле, подобен на звука от разтварящо се ветрило. Аз знаех, че орелът е тук. Но те разбраха единствено, че в колибата заваля. Малко по-късно се появи още нещо, което се насочи към епископа. Той също усети, че наблизо има нещо, и протегна ръце. Напипа някаква грапава маса, подобна на четка. Нещото беше хладно и влажно. От него се издаваше дъх. Той разбра, че това нещо е живо и започна да крещи. Бизон! Влезе един бизон! Трябва да спрем всичко това. Помощ! Тогава бизонът се отдалечи, но се появи Елен. В полумрака можеше да се види силната светлина, която стрелаше от краищата на рогата му. Духовете ми проговориха. Те ми казаха, че имам право да прокламирам и разпространявам нашите свещени пътища. Времето за това е дошло, иначе планетата ще бъде опустошена от науките и покварените, изопачени технологии на белия човек. И най-вече пораженията, нанесени на душите от твърде много егоизъм и материализъм, поражения, които рискуват да се превърнат в необратими. Трябва да се обърнем отново към силата и мъдростта, към знанието и любовта. Когато четиримата членове на журито излязоха от колибата, те не бяха разбрали какво всъщност се беше случило. Но и не можеха да отрекат, че беше станало нещо необичайно. От този момент нататък поведението им се промени. Бяха пристигнали при нас уверени в себе си и горди със своята наука. А сега бяха смутени, оплашени, обзети от съмнения. За тях всичко се беше срутило. Струва ми се, че те вероятно мислеха, че са станали жертва на видения и халюцинации. А същевременно нима можеха да ме обявят за луд, без самите те да си поставят същата диагноза, не, те не можеха да направят това. И така написаха удостоверение, в което се казваше, че съм душевно здрав, и си заминаха. Мисля, че, връщайки се във Вашингтон, представителят на закона се е въздържал да разказва за случилото се, опасявайки се да не стане за посмешище на колегите си. Що се отнася до епископа, никога не разбрах какво бе станало с него той беше като свети Тома неверни, искаше да пипне, за да повярва, и духовете изпълниха желанието му. Но въпреки това той не можа да си позволи публично да обяви, че е видял да се появяват в колибата Орел, Бизон и и че духовете са разговаряли с него. Аз продължих да следвам дълга и призванието си, поверен от когато и да било на моите убеждения. Още повече, че от тогава за мен няма и ден, в който танка да не проявява присъствието си. По какъв начин? Например, един ден намерих край пътя един ранен от ловец орел. Опитах се да го лекувам, но птицата умря в ръцете ми. Малко по-късно аз се помолих за него в колибата на духовете на минералите. Тогава неговият дух дойде и ми проговори. Каза ми, че след 4 дни ще се случи някакво драматично събитие и че това ще е знак, а не отмъщение. Духът на орела ми поднесе едно перо и ногтите на двете си лапи. И случи ли се наистина нещо след 4 дни? Да. Овецът бе намерен мъртъв на същото място, където аз бях намерил убития орел. Според свидетели той се готвил да убие още един орел, когато отекнал удар и го засегнал в ръката и гърдите. Аз само забелязах, че орелът беше убит от клашум, попаднал в крилото и който бе разкъсал гърдите му. Тези сили заинтригуваха много един мой приятел, който се занимаваше с медицина. Той посещаваше в университета експериментални курсове по екстрасенсориални възприятия. Един ден той ме подложи на изпитание, като дойде при мен заедно с друг човек, като ми каза само името му подаде ми лист, хартия и молив и ме предизвика с въпроса дали мога да разкрия скритата истина за този човек, независимо каква е тя. Взех молива, който моментално започна да бяга по листа. Без зла разбирам, аз пишех, че името, под което ми бе представен този човек, не е истинското му име. Моят приятел бе стреснат и изненаден, защото имах право. Аз обаче не можех да спра да пиша. Написах още едно изречение, в което се казваше, че жената на този човек ще роди момиче на 8 март в 10 часа сутринта и ще го нарече Силва Филиси. Мъжът бе потресен, защото разбра, че това име е създадено от имената на жена му и тъща му. Детето се роди точно в предречения час и на същата дата и майка му му даде името, което бях предрекал. Казахте, че сте станали активист. Какво точно разбирате под това? От дълго време бях убеден, че на света трябва да се каже към каква опасност се е насочил. Опасността от атомната бомба тък му бе на път да се роди и да се развие като ново, съвременно чудовище. Аз мислех също, че ние, народът на Земята, не бива повече да живеем според нашите традиции и нашата духовност, скрити зад климата на толерантност, че вече не е достатъчно да извършваме нашите обряди и ритуали максимално дискретно, опитвайки се да не привличаме вниманието върху тях. От сега нататък бе необходимо да проследяваме публично силата и мощта на Шанунпа. Ние трябваше колкото се може по-силно да обявим, че хората ще имат нужда от нея, а също и от нас. През 60-те години това убеждение бе споделено от много мои братя и чрез движението за мир ние отправихме през цялата страна такъв силен вик, който и до днес не престава да отеква. През 1968 Ръсел Минси из Банк основаха американското индианско движение и се обърнаха към мен и братовчет ми Леонард Кролдог да станем духовни водачи. По примера на тази организация се появиха множество асоциации за съпротива и борба. През следващите години бяха проведени блестящи акции във всички щати. Индианците прекъснаха главната пътна артерия на щата Мейн в Принстън. Други окупираха затвора в Алкатрас, близо до Сан-Франциско, и го превърнаха в метафора на нашето положение. Ние, другите, различните, народът на земята, бяхме като това островче, загубено сред океана, ние също бяхме само затворници други индианци нападнаха агенциите на Бюрото по индианските въпроси. През 1982 организирахме протестен поход в щата Небраска, за да протестираме срещу убийството на един от нашите. Това бе голям успех. През същата година, както се казва, индианците поеха по пътя на войната на нарушените договори. Цялата сграда на Федералното бюро по индианските въпроси беше окупирана. Още потълътвам, когато си спомням тези времена. Нашата борба беше справедлива и вълнуваща. Нейната кулминация бе, когато завзехме уиндитнии. Но тук преди всичко трябва да припомня какво означават за нас тези две думи уиндитнии. Трябва да се върнем назад във времето. Всичко започва през 1890 година. Слънцето припичало над прерията. Бизоните се задушавали и месото им било невъзможно за ядене, било твърдо като дърво. Един мъж на 32 години, наречен Джак Уилсън, присъствал на този апокалипсис. Уилсън бил син на един заклинател от племето на сиуксите, наречен Тавибо. Съдбата отредила детето да бъде загубено още като малко и то било отгледано от едно бяло семейство, на което дължало и странното си име Джак Уилсън. Всъщност той се казвал Луовака, което означава даряващ живот. Още преди да настъпи вечерта, слънцето се скрило и за разлика от мелите, които се оплашили, единствено Луовака не бил изненаден. Когато един черен диск покрил изцяло слънцето, времето спряло. Тогава Луовака получил видение. Разкрито му било, че един ден големи наводнения ще изтласкат мелите извън земите, които били заграбили. Индианските народи отново ще бъдат независими. Бизоните отново ще населят изобилно прерията. Но най-вече, че ще дойде един дух, който ще пробуди мъртвите. Възкресението било близо и всеки трябвало да помогне за по-бързото идване на този дух. Когато слънцето се измъкнало от сенчестата си обвивка и трансът на младия мъж свършил, всички, които били наоколо, видали индианеца да танцува. Така той поднесъл на своя народ танца на сенките. Видението на Ловака можело да се възприеме и като надежда за окончателен мир. Но новото вярване, което той провъзгласил, тълкувайки видението си, довело до множество военни сблъсъци. Вождовете дребни абикирите ритащата мечка например, смятали, че трябва да се подпомогнат духовете за изтласкването на белите от индианските земи. Белите се оплашили. През ноември 1890 армия под командването на Нелсъна. Майлс обсъдила резерватите Розбът и Паймаричи отблъснала индианците към блатото Стронгхолд. Месец по-късно тази ситуация, заредена с много опасности, предизвикала смъртта на вожда седящия бик. В атмосферата на такова крайно напрежение и от двете страни индианците организирали танца на сенките в Стронгхолд. А белите не може ли да позволят това? По същото това време вождат на племето Миниконжо големия крак се насочил заедно с хората си към Пайнарич. Намерението му било да преговаря за мир с Майлз. Белите обаче помислили, че той е тръгнал към Стронгхолд, за да вземе участие в танца на сенките. Едно кавалерийско отделение с сила го накарало да се оттегли в лагера Ундитни. Там избухнала битката и хората на големия крак били напълно изтребени. В Ундитни загинали 150 индианци. Тази хекатомба белязала края на танца на сенките и окончателното поражение на индианците пред техните завоеватели. Капитулацията на идианските народи била обявена от Майус на 15 януари 1891. Ако се опитах да ви разкажа с няколко думи драмата, разиграла се в ундитни, то е, първо, защото за нас тя е толкова важна и значима, колкото е важна за вас например, битката при Ватерло а също така и защото това кърваво историческо поражение за индианците се е превърнало в символ на тяхното окончателно поражение. Ето защо времето, за което току-що ви разказвах, т.е. през 1973 година, моите приятели, активисти от индианското движение и аз в това число, решихме, че освобождението на индианците не би могло да завърши изцяло без връщане към миналото ни. Ние искахме да възвърнем гордостта си. И за да го постигнем, манифестирахме, размахвайки плакати, на които бяха изписани исканията ни, прекъсвахме пътищата, превземахме здания. Но това не беше достатъчно. Честа ни трябваше да бъде възвърната там, където бащите ни я бяха загубили, фундитни. Снабдихме се с оръжие и в течение на два месеца и половина окупирахме местността на нашето легендарно поражение. Целият свят обърна очи към нас. Ето защо тогава аз казах, малкият лагер Ундитни се е превърнал в гигантски свят. Този удар промени позициите на политическите власти в полза на индианската кауза а в по-широк смисъл пробуди съзнанието на всички потиснати коренни народи, от Австралия до горите на Амазонка. Аз участвах в пробуждането на едно съзнание. Движението вече не можеше да бъде спряно. Аз бях свършил работата си. Днес вашето духовно изграждане завършено ли е? Не. За да постигнеш и овладееш четирите сили, са необходими 16 години по 4 години за всяка сила но всъщност четирите сили представляват само първия цикъл. За да стигнеш до края на пътя, този цикъл трябва да се изпълни четири пъти. А това означава, че са необходими общо 64 години. Сега вие сигурно ще разберете по-добре почита и дълбокото уважение, което ни вдъхват нашите старейшини, толкова много напреднали по своя дълъг път, как се преминава от един етап в друг, от един цикъл в следващия. Много важно е онова, което вие наричате въздигане. По-късно отново ще поговорим за бдението или търсенето на видение, а също и за начина, по който трябва човек да се подготви да приеме духа, с ясно съзнание и с чист дух. Но от сега нататък трябва да знаете, че само с горещи молитви, отправени към Танкашила и Великата Майка Земя, може да се постигне близостта с духовете, която помага за преминаването през различните нива. Това ми напомня много пътя, който извървяват будистките монаси. Те също посвещават живота си на стремежа да достигнат това ясно съзнание, което те наричат ясна светлина и за което вие също говорите. Ние имаме много общи неща. Надявам се, че в течение на разговорите ни вие ще откриете до каква степен нашите духовности са сравними. По наш собствен начин ние също вярваме, че същността на съществата може да се предава на други същества и че е възможно да се постигне такова духовно състояние, където всичко е максимално пречистено. Също като тях и ние вярваме в молитвата и нейната важност. Ние също вярваме, че крайната цел е да се потопиш в самата същност, в есенцията на нещата. И най-сетне, колко близки са тибетските звънчета и тибетската купа до нашите барабани. Обредите и ритуалите, които използват тези предмети, са напълно подобни. Шокиран ли сте, когато силата на индианските шамани се възприема като форма на магия? Да. В това няма нито грам магия. Силите, които действат, когато ние упражняваме уменията си, винаги са съществували. Не ние ги създаваме или пораждаме. Те просто са скрити за вашите очи, защото доста отдавна вие сте решили да не им вярвате. Но вследствие на това те не са престанали да съществуват и да действат. А колкото до мен, то аз се задоволявам да ги показвам само когато имам нужда от тях. Вие лично къде се намирате по пътя, водещ до овладяването на силата? Аз съвсем скоро завърших пътуването си. Съвсем скоро ще бъда на разположение на Създателя. Този етап има ли название? Да. Той се нарича проникваща медицина. Това е името на искрата, скрита в кухината на Шанунпа. Трето римско. Свещеният кръг на Вселената. Преди да заговорим за свещени неща, ние самите се подготвяме за това чрез приношения. Един от нас ще напълни лулата си и ще я подаде на друг, който ще я запали и ще я дари на небето и на земята. Ще пушат заедно. Тогава ще бъдат готови да говорят. Подгонен от мечки. Сиукс Санти и Янгтон. Препрочитайки предишните страници, забелязвам, че не съм успял да предам напълно и точно начина, по който говори Олаф Лос. Всъщност, по време на разговорите ни мислите сякаш, че се навързваха в пълен безпорядък. Освен това думите като че имаха двойно значение, бяха дори многозначни и независимо, че един придружител в моето пътуване, владеещ отлично английски, ми помагаше, аз пак не знаех как точно да ги преведа. За да улесня четенето, трябваше да реорганизирам напълно този текст но едва когато се заех да го правя, разбрах, че безпорядъкът в думите на този лечител и заклинател бе само привиден. Събеседникът ми всъщност се изразяваше по свой собствен начин, свойствен единствено за него. Мислите му следваха особено спираловидно движение и за да стигне от точка А до точка Б, той очевидно предпочиташе за обиколните пътища, извивките, а не правата линия така ние вървим от отклонение към отклонение, докато отново се появи основната мисъл, която всъщност никога не е била изпускана. Бях чул да казват, че цялата Вселена, целият свят на индианците се вписва в кръг. Но Лъвчерния лос ми поднася първото доказателство за това, придавайки на изказа си идеална кръгова форма. Колкото до не съвсем ясните думи, видях, че много от тях се отнасят до роднинските връзки дядо, братовчет, брат, сестра. Проблемът възниква в това, че никога не е съвсем ясно дали те са употребени в метафоричен смисъл или за да разкрият реално съществуващи роднински връзки. Когато Лола с черния лос казва Велика майка, това може да се отнася както за майката на неговия баща, така и за планетата, на която живеем. Когато казва моя брат, той може би има предвид биологическия си брат, но напълно възможно е това да е някое животно, скала или който и да е човек до него. В това объркване на терминологията няма нищо необичайно и случайно. То, струва ми се, изразява глобалното схващане за света, онова, което се нарича синкретизъм. Споделям с Ола с черния лос тези разсъждения. Когато повечето от хората говорят, ми отвръща той, техният език идва от мозъка, докато нашият идва също и от космоса. Нашите думи и изречения са планети, които гравитират около една мисъл или един образ. Те се въртят и понякога с трудно да се разбере, че трябва да се гледа към вътрешността на орбитата им. Там се намира истината, която фразите могат само да доближат, без обаче никога да могат да я докоснат или постигнат. Това е и причината, поради която етнолозите и, най-общо, всички, които идват да ни изучават, казват, че сме поети. Всъщност тяхното впечатление ни очудва. Ако думите ни звучат силно, ако понякога метафорите ни са хубави, то е, защото трябва да разбираме света само по неговата периферия. Истината е свещена. Ако се насочите право към нея, тя ви обягва. А дали самата тази мисъл, че дори и формата на вашия начин на говорене ви свързва с Вселената, не е знак за един начин на живот, различен от нашия? Да, ние сме съхранили нещо, което вие сте загубили и за което знам, че ни завиждате. А по-точно за това, че ние сме останали свързани с космоса. Това е изключително важно познание и понятие. Всички народи на света са се умели да запазят тази връзка освен белите, които са я загубили по време на индустриалната революция. И ако днес вие се обръщате към нас толкова често и толкова много от вас идват да ни потърсят, то е, защото несъзнателно искате да се почувствате отново свързани с Вселената. Огледайте живота си. При вас всичко е начупено, разтрушено и разпръснато. Когато работите, вие произвеждате една врата от кола, но никога цялата кола. Вие свързвате един червен кабел към един зелен кабел, но никога не виждате електрическата верига в нейната цялост. Вие гласувате нещо, което само по себе си е хубаво, но вашият глас се претопява в едно мнозинство или едно малцинство, където вие вече не съществувате като самостоятелни и уникални същества. Системата, а под система аз разбирам всички структури на вашето общество, ви превишава. Ние, народът на Земята, мислим, че една система никога не бива да унищожава човека. Ние не приемаме дори идеята, че даже най-голямата система, Вселената, може да властва над човека, а мислим, че тя просто го обгръща. Когато вие идвате при нас, ние ви обясняваме, че космосът не може да съществува без вас. Вие сте част от неговата хармония. И като че ли ние сме единствените, които можем да ви кажем това. Ето защо онова, което имаме да ви кажем, е толкова важно. Позволете да ви дам един съвет, на вас, който живеете в това раздробено общество. Голяма част от отчаянието ви проистича от това, че вие вече нямате никаква представа за собствената ви роля и значение в Вселената. Принудени да виждате, че животът ви се вписва единствено в скандали, в откъслечни думи и несвързани изречения, в някакви остатъци от нещо, в сегменти от световната история, вие сте развили усещането за тотална ненужност. Веднъж един мой приятел белгиец ми каза, че в френския език съществува един израз, в който се казва, че гробищата са пълни с незаменими хора. Предполагам, че това означава, че всъщност никой не е незаменим. Но тогава, ако отидем малко по-далеч, може да твърдим дори, че никой не е истински нужен. Тази мисъл ми се струва очудваща и смешна. Мисля, че подобна мисъл би могла да донесе единствено стрес, фрустрация, огорчение и мъка. Ние вярваме, че Вселената не би била вече Вселена, ако и липсваше дори само един от съставляващите я атоми. Вместо да намирате своеобразно удоволствие в мисълта за вашата социална ненужност, мисъл, понякога толкова тръгателна, вземете лист хартия. Първо направете списък на всички хора, чието живот поне малко зависи от вас, онези, за които работите членовете на семейството ви, съседите, за които вие представлявате част от обкръжението им, търговците, на които сте клиенти и им помагате да живеят, като пазарувате от тях, домашните животни, които очакват вашите грижи и привързаност. Продължете така. Изпълнете вашия лист. Не спирайте, казвайки си, свърших списъка. Помислете още, ще бъдете удивени, ако, разбира се, искате да изпълните тази задача с открито сърце, колко много са мъжете и жените, за които вие имате значение. И ако се изкушавате да мислите, че това значение не е голямо, припомнете си понятието последствие. Когато някой ви се усмихне, във вашия живот това е нещо мимолетно, един миг, който ще забравите след 30 секунди. Но помислете за детето, то не е живяло достатъчно дълго, за да знае, че усмивката на другия е не е нещо важно. Но ако му се усмихнете, тогава в главата му дълго време ще се реят разни мисли. Този голям човек ми отправи широка усмивка. Това значи, че той, или тя, ме е забелязал, че е искал да бъде мил с мен. И ако това е така, значи аз съм дете, което може да бъде харесвано. И така това дете ще събере меда от една усмивка, така както пчелата събира своя мед от прашеца на цветята. Станете отново такова дете. Спомнете си, че вашата усмивка е важна за хората около вас. Преценявайте живота като функция на вашата полезност. Не сме ли всички ние само един фрагмент, една част от нещо по-голямо? Да, без съмнение но това нещо не би било цяло, не би могло да съществува, ако ние не съществуваме. Щом успеете да погледнете на съществуванието си от тази гледна точка, веднага ще си възвърнете увереността в правото си да живеете и ще си дадете сметка за принадлежността си към света. Ето една част от философията на народа на Земята. Ако ми повярвате, бихте ли посмели още веднъж да кажете, аз не служа за нищо, какво място заема във вашата духовност тази зависимост на човека от космоса? Не става дума за зависимост, а за взаимообвързаност. Взаимообвързаността на всичко се изразява чрез онова, което ние наричаме свещен кръг. Ние наистина смятаме, че всичко се вписва в един кръг. Както казваше черния лос всичко, което прави силата на Вселената, действа в кръг. Небето е кръгло, аз чух да казват, че и земята е кръгла като топка и всички звезди също са кръгли. Вятърът, на върха на силата си, се върти в кръг. Птиците правят гнездата си кръгли, защото имат същата религия като нас. Слънцето изгрява и залязва в кръг. Луната прави същото. А и двете светила също са кръгли. Дори годишните времена оформят голям кръг в редуването си и винаги се завръщат там, където са били. Животът на човека е в кръг. И така е за всяко нещо, където силата се движи. Нашите типита бяха кръгли като птичи гнезда и винаги разположени в кръг, кръгът на народа, гнездото на множество гнезда, където Великият Дух ми бе предопределил да отгледаме децата си в символичната и свята фигура на свещения кръг, вие ще откриете едно до друго всичко, което нашата култура разделя, живота и неживота, движението и неподвижността, земята и небето, животинското царство и растителното царство. Още сега мога да ви кажа с какво се резюмира цялата философия на народа на земята, да се запази кръгът непокътнат, Големите космически посоки са неотделими от етапите на нашия живот. От раждането до смъртта всяко същество върви към четирите посоки на света според следния цикъл. Едно. На изток, ние се раждаме. 2. На запад, ние се утвърждаваме, медитираме, пречистваме се. Три. На север, онова, което е било виртуално, става реално, ние се осъществяваме. 4. При пресичането на четирите посоки, когато се насочваме на юг, ние срещаме другите. Тогава трябва да се свържим с тях и да споделим с тях онова, което сме постигнали на изток, на запад и на север. 5. На юг, душата ни се разделя с тялото. 6. После с всички тези придобивки, създанието се отправя на изток, за да се прероди в ново поколение. Това е вечният цикъл, Формата му съдържа едновременно кръста и кръга. По стените на стаята ви са закачени цветни знамена, както и другите предмети, които виждам, предполагам, че и те имат ритуално значение. Какво точно представляват тези знамена? Не бива да говорите за знаме, а само за дреха. Тези парчета плат представляват дрехите на духовете, дори ако по форма са просто цветни ленти. Всички елементи на космоса са представени в нашите ритуали именно чрез цветовете. Това ще ми даде възможност да ви разкрия богатството на нашата символика. Тази черна роба е там, за да символизира запад, посоката, откъдето идва нощта и която напомня за есента. Тази червена роба представлява север, откъдето тръгва зимата. Тази жълта роба обозначава изток, откъдето идва първият лъч на слънцето, знанието и пролетта. Тази бяла роба материализира юг, който ни напомня за лятото, за топлината на земята и признателността, която и дължим. Тази синя роба ни напомня за дълбините на небето. Тази зелена роба ни отвежда към земята. Другата червена роба е окачена там, за да ни напомня за разнообразието и общността на народите. Ние прикрепяме към нея перла или част от мидена черупка, символизираща дълбините на водата, а също и орлово перо, което е връзката с въздуха на планинските върхове. Важно е да отбележа, че първите четири свещени цвята – черно, червено, жълто и бяло съответстват също и на четирите човешки раси. В тона ние виждаме знак, че тези раси са така необходими и взаимно допълващи се, както и четирите посоки на света, без които пространството не би съществувало. Светът на нашата велика майка Земя е кафявото, свят, който представлява смес от предишните четири цвята. Същият е и смисълът на всички други предмети, използвани в ритуалите и обредите ни те довеждат при нас всички материи, всички съдържания, всички състояния на космоса. Тютюнът е твърдо, осезаемо вещество, което ще се превърне в дим, материя летлива и газообразна. Същото се случва и с водата. Водата в съдовете за свещена храна, която също поднасяме в дар на духовете, идва от небето, тя е напоила земята и избриква отново и отново от някой извор. Тя е самият живот. Другите свещени храни са царевицата, идваща също направо от земята плодовете, дадени от дърветата, и изсушеното месо, дадено от народа на животните. За нас Вселената е изпълнена с живот и символи. Например, планетите са звезди, които ни съзерцават. Халеевата комета е мъж от елено-червен камък, който без спир броди из пространството. И ние не назоваваме съзвездията със същите имена, които вие сте им дали, то ние не по-зле от вашия стрелец или козирог знаем как да открием формата на една жена, която държи шанунпа. Вярвате ли в астрологията? Разбира се. Тя е част от нашите свещени пътища. Макар че отношенията ни с звездите са много по-малко модифицирани от вашите. Аз вече ви казах, ние не сме така силно привързани към онези познати фигури и знаци, които вие търсите на небето. И там ние също приемаме наличието на една тайна, на една загадка. Ние просто знаем, че съществува народът на звездите, че духовете на пространството бият над нас и че посетители от отвъдни светове понякога идват при нас. Според нашата астрологична система звездите са благосклонни, покровителски сили. Усещането за тяхното братско присъствие, там над нас ни е достатъчно, народът на звездите е близък до народа на хората. Повечето от моите съвременници се страхуват от отминаващото време. Те често мислят за бързия бяг на дните си, за опасностите, свързани с идващия край на хилядолетието. За тях времето е крайен и непобедим враг. А наскоро четох един текст, който описва точно противоположното, спокойното отношение на индианците към времето. Ето го, вечерта, когато луната се появяваше за първи път на небето, Айрон Шел изрязваше една резка на пръта, който държеше до леглото си специално за тази цел. Всяка вечер той нанасяше по една резка, докато луната изчезваше от небето. Тогава той казваше, луната умря обикновено за един месец върху пръта можеха да се наброят от 25 до 26 резки, защото в течение на три дни луната не се виждаше. От към другата страна на пръта Айрън Шел изрязваше само по една резка на месец. Той навсякъде носеше този прът със себе си. А всяка година приготвяше нов и започваше да го бележи в момента, когато луната навлизаше в съзвездието на Телеца. Какви сведения ни дава индианската култура по този въпрос? Времето е като приятел, който срещаме на улицата и забравяме да го поздравим. То наранява истински само онзи, който го презира и не го зачита. Преди да имаме каквито и да било претенции да опитомяваме времето, трябва да го познаваме и ценим. И именно това е разбрал Шел. А да ценим времето, съвсем не означава, че непременно се нуждаем от прът с резки по него. Достатъчно е да вдишаме дълбоко, да напълним добре дробовете си, въздухът в 11 часа през деня няма същия аромат като въздуха в 16 часа. С тази си способност ние не можем да се хвалим много, тъй като я споделяме с месаря, с селянина, словеца изобщо с всички, които все още умеят да гледат слънцето и да вдишват живота. а Резките на времето всъщност се врязват в нашия дух. Ние притежаваме изострено съзнание за естествените ритми. Ние сме братя на келтите, които вярваха, че моментът, в който ние се разполагаме вътре в циклите на времето, има особена важност. Ние, например, мислим, че цялостното движение на света е организирано в големи цикли. Нека се обърнем към историята на света и Вселената. Тя е изградена от четири големи епохи. И за да ги изобразим символично, ние казваме, че на запад се намира един бизон, който задържа водите. Всяка година от козината му пада по един косъм. На всеки цикъл той губи по един крак. Когато бизонът оголее напълно и остане без крака, той ще падне и водите ще залеят света. Четирите главни цикъла могат да се отбележат и в човешкия живот, от детството до старостта. Това са четирите възрасти на човека по пътя му към духа – младостта, зрелостта, възрастта да станеш дядо и възрастта на освобождението. Този преход, това пътуване образува кръг, тъй като възрастта на освобождението е също така и времето, когато старецът вижда раждането на четвъртото поколение. Така кръгът отново се затваря при него. Разбира се, ние винаги сме знаели, че годината се разделя на 13 луни, че ритъмът на приливите се отразява на океаните, също че и жената познава приливите и отливите и че и в двата случая силата на привличане на нощното светило има влияние. Ето защо и мястото, където индианската жена се оттеглила по време на месечните си цикли, се наричало типи на луната. Да, ние знаехме всичко това. Вие също сте го знаели. Но онова, което ни различава от вас, е, че ние възприемаме бъдещето като елемент, като част от настоящето. Раните, нанесени на планетата, ще се усетят с пълна сила утре, ние обаче страдаме от тях днес. Освен това ние много се молим за съществата, които ще бъдат заченати и родени. Те са част от нас. В нас постоянно съществува мисълта, че те вече са наши братя и ще продължат съществуването ни. Но вие вече не споделяте идеята, че човек може да овладее бъдещето. Преди малко казах, че се чувствате загубени и изолирани в обширното пространство на света и обществото. Бих могъл да кажа същото и за усещането ви за времето. Вие прехвърляте грижата за бъдещето ви на други хора, които смятате за силни и могъщи, економисти, политици, философи. Вие доброволно сте се отказали от волята си, загубили сте силата и властта си но въздействието върху бъдещето започва от неговото приспособяване, от обсебването му. Той същото както и с бизона, нуждаете се от него и за да живеете по-добре, излизате на лов и го хващате. Вие вече сте загубили способността си да улавяте времето, забравили сте какво значи да тръгнеш на лов за времето. Така се оказва, че вие вече не притежавате собствените си бъднини необходимо вие да се откажете от убеждението, че онова, което вършите днес, е отделено от онова, което ще вършите утре. Всяко действие продължава във времето. То прекусява часовете, годините, а понякога и поколенията. Препоръчвам ви едно много полезно упражнение за ума. Без да променяте нормалния ритъм на живота си, Постарайте се всеки ден в продължение на един час да преценявате времевата продължителност на своите действия. Например, отправили сте упрек към приятеля си. Помислете за това дали той ще задържи в паметта си този упрек за 10 минути или за 1 час. Дали тази дума отново ще се завърне в съзнанието му, когато вече сте се разделили. Може би той ще мисли върху това през следващите няколко месеца приложете този метод и към най-незначителните си действия. Например, току-що сте се нахранили добре. Пресметнете времето, необходимо на организма ви за обработването на тази храна. А след това и продължителността на времето, през което организмът ви ще изпитва ефекта от доброто вино, което сте пили. Мислете и за удоволствието, което сте изпитали. Колко време ще трае то? дали това ядене ще остави у вас усещането за удоволствие, което бихте могли да си спомняте и по-късно. Нека се разбере добре, тук не става дума за омалуважаване на малките удоволствия в живота. По този въпрос ние не разсъждаваме като будистите, за които всяко разсъждение за времето премахва конкретния свят. Ние просто мислим, че човек вече не знае истински да цени действията си и начина си на живот в измеренията на времето. Да, вие наистина би трябвало отново да се научите да живеете в плътността на времето. В нашата представа за света първо съществува движението. След това идват небесните тела и времето, които не се възприемат като разделени. Това изострено възприемане на времето позволи Оливия да разберете важността на циклите в биологичния живот на човека. Преди време дискутирах по този въпрос с един от вашите професори по медицина. Той каза, че народът на Земята има значителна преднина пред вас. Това ме очудва. Нима вие не знаете, че животът зависи от времето? че женската на бизона ражда през априлската луна и че еленът опложда своята женска през есента. Моментите, когато животът вибрира, съвсем не са случайни. Нима не сте забелязали ритмичната последователност при промяната на светло и тъмно, на топло и студено, на тишина и шум? Нима не сте открили, че вътре в нас също има един своеобразен прът с или, както вие бихте се изразили, един вътрешен часовник, Човешката клетка е подобна на работника. Тя не може да прави всичко едновременно. В определени часове тя изпълнява една определена своя функция, а през следващите часове – някоя друга, различна функция. Ето защо ние никога не можахме да разберем защо белите лекари предписват лекарствата да бъдат вземани редовно три пъти на ден по време на ядене или защо предписанията са едни и същи през лятото и през зимата. При нас една билка се използва за лечение в определен момент от движението на Луната, друга билка се взема, когато организмът дреме, а трета се приема точно когато обработването на храната е най-засилено. В тази област нашите медици са постигнали вашите знания. Те вече знаят, че ефикасността на медикаментите се променя в зависимост от времето, в което се вземат. Дисциплината, която взема под внимание тези знаци, се нарича хронотерапия. Колкото до хронологията, ясно е, че както лекарствата действат различно в различните времена, така и болестите не се появяват в коя да е част от денонощието. Лечителите винаги са знаели, че онова, което вие наричате инфаркт на миокарда, най-често се случва по средата на сутринта. Впрочем ние познаваме от вечни времена свойствата на аспирина. Но за това ще поговорим отново по повод на ритуала на духовете на минералите. И ние знаем, че аспиринът действа по-добре и без да вреди на организма към края на следобеда. И най-сетне смятаме, че през нощта духът на регулацията и безсънието особено грижливо бди кръвта безпрепятствено да циркулира във вените ни. Преведено на вашия научен език, всичко това означава, че аспиринът дава много по-малко странични ефекти към края на деня, че способността му за разреждане на кръста достига максималния си ефект през нощта и че този начин на лечение позволява, когато настъпи сутринта, рисковете от инфаркт да бъдат силно ограничени. Виждате, че думите не са едни и същи, но и ние сме стигнали до убеждението, че ако страдате от сърце, трябва да вземате аспирин над вечер. Вашата наука откри също, че нуждите от инсулин за диабетно болните са по-големи през лятото и есента, отколкото през зимата и пролетта. Това са прости знания, толкова прости, че дълго време никой не ги е вземал под внимание. Спомнете си какво ви бях казал, времето наранява онези, които го презират. Вие се позовахте на културата на келтите, впрочем аз забелязвам окачена на стената една тибетска мандала а тази диаграма от концентрични пояси кръгове, която помага на медитацията, символизира Вселената. Вашите представи за пространството и времето доближават ли се до тези на другите духовности? Да, несъмнено. Макар че съществуват много различни начини да се говори за Бога, светът е само един. Нормално е различните духовности да имат допирни точки в много сфери бих могъл да отида и по-далече и да ви покажа келтски мандали, приличащи по всичко на мандалите на индианското племе Навахо. Необходимостта да се представя светът чрез фигури, в които погледът се губи, докато душата намира своето умиротворение, а медитацията, своя трамплин, е разпространена по целия свят. При това ние притежаваме един свещен предмет, който представлява и обхваща едновременно времето и Вселената. Той се нарича Шанунпа, свещената ула. Ние все още си мислим, че свещената ула, за която говорите, служи като знак за сключване на мирсет. Да, тя служи и за това. Шанунпата е приемащият и предаващият всякаква молитва съзначи тя осъществява непосредствена религиозна връзка между космоса и човека не би могло точно така да се определят качествата й. Би трябвало да се прибави и това, че тя представлява или дори че съдържа космоса. Позволете малко да забавим нашия разговор, защото това е една от най-важните теми за нас. Първо ще ви разкажа как още като дете разбрах какво представлява Шанунпата. Бяхте ли вече приели посещението на духовете? Да, и поради това вече познавах свещената функция на шанунпата. Впрочем не забравяйте, че по време на събиранията на старейшините, на които постоянно присъствах още от най-ранните ми години, шанунпата винаги бе там, в центъра на всяко нещо. Но най-напред искам да разкажа за конкретния предмет, а после отново ще се върнем към неговата духовна роля и същност. Значи още като дете бях нетърпелив да получа своята собствена шанунпа. Ето защо непрестанно досаждах на дядо с искането най-сетне да ме посвети в изработването й. Един ден той реши да ме заведе в гората, за да намерим дърво, от чието ствол да изделаме тръбичката на лулата. Това трябваше да е съвсем прав ясен. Обаче имаше и още едно условие, ако се расте в гора сред други дървета, той трябва да се вижда добре от всичките четири главни посоки на света, без други дървета да стоят между него и наблюдателя. най сет не успях да намеря такъв ясен. Кълна ви се, че го познах веднага, сякаш отдавна ми беше близък и познат. С цялата си детска наивност си помислих, че ще го отсечем, ще го натоварим на каруцата и като се върнем в резервата, ще направим моята шанунпа. Ама не, дядо ме накара да чакам 4 години. В края на първата година отново посетихме моя ясен. Обаче едва на края на втората година дядо реши, че дървото е готово да изпълни предназначението си. Междувременно разбрах защо е трябвало да чакам толкова дълго. Дървото служеше за къща на термити, които живееха под кората и които с течение на месеците бяха направили дървото не така твърдо. Не знаех дали насекомите са нападнали сърцевината на ствола, но материята беше мека и се поддаваше на обработка. От този ствол дядо изряза малко цилиндрично парче с размери, подходящи за изработването на тръбата на лулата. После на отрязаното място постави един термит. Насекомото веднага започна да разяжда дървото, за да проникне вътре. Няколко минути по-късно то беше издълбало съвършено правилен канал в цилиндъра. Когато се върнахме, поставихме ясеновата тръбичка в колибата на духовете на минералите, сред други парчета дърво, и дядо ми каза, че ще остане там в продължение на една година. След това се отправихме да търсим камък, от който да издълбаем огнището на лулата. Качихме се на каруцата и пътешествието ни продължи 4 дни. Дядо ми обясни, че ще изработим огнището от кръста на умрелите бизони, за да живее и да нараства нашият народ. Аз не можех да разбера как кръвта може да се превърне в камък, при това толкова твърд, че да може в него да гори тютюн. Пристигнахме в Пайнстоун, място, което белите бяха превърнали в национален парк, за да го запазят, което е добре, и за да изпращат там орди от туристи, което не е чак толкова добре. Както и да е. Там на място разбрах какво е искал да каже дядо. Под слой от гранит там открихме вплетена една жила от кърваво-червен минерал, наречен катлинит. Тя символизира не само вкаменената кръв на умрелите бизони, но и кръвта на нашия народ. Тези залежи са уникални. Необходима ни беше повече от седмица, за да откъртим малкото блокче от този камък, което аз притиснах до сърцето си. Бяхме взели достатъчно количество от този минерал. От него можеха да се изделят много огнища за лула. Когато се върнахме в резервата, дядо разчупи камъка и избра най-доброто парче, онова, което беше най-хомогенно и най-правилна форма. От сега нататък с течение на още една година от него трябваше да издълбаем огнището на лулата и в основата му да пробием малък канал, който да го свързва с тръбичката. Какви инструменти се използват за това? Изобщо не е позволено да се използват инструменти. Вместо тях си служат с пепел, смесена слой от бизон. Тази смес е леко абразивна намазвате една пръчица задължително върбове и започвате да търкате камъка с кръгови движения, докато се издълбае. Представяте ли си колко време е нужно за това? Външното полиране е по-лесно, но и за него е нужно не по-малко време. Намазва се парче кожа с смес от лой и пепел и се търка, търка, търка. Когато огнището е готово, можете да го свържете с тръбата. Това е изключително важен момент, тъй като, извършвайки това действие, вие всъщност свързвате мъжкото начало на света, т.е. дървото на живота, с женското начало, т.е. земята, представена от това малко парче червена скала, което е кръвта на нашата планета. Дървото на живота не може да расте, ако корените му не са дълбоко в земята. Свързвайки двете части на лулата, вие символично повтаряте акта на сътворението. Ако съм пресметнал добре, за направата на първата виша нунпа са били необходими 4 години. Точно толкова. Разбира се, когато искате да имате свещената лула шанунпа, вие не отивате при продавача на лули и казвате, искам една шанунпа. Благодаря. Колко струва? Не, това не стана така. Когато обаче получите своята шанунпа, тя става вашето най-голямо богатство. Впрочем вие и принадлежите, а не тя на вас. Когато бях дете, понякога виждах баба ми да се разхожда, притискайки нещо увито в трави до сърцето си. Тя се грижеше за него така, сякаш ми бе даден малък брат и тя трябваше да притиска до гърдите си новия си внук. Но това не беше бебе. Онова, което тя държеше, бе една шанунпа. Баба несъзнателно възпроизвеждаше позата на жената Бизон, идваща да дари на народа на земята оригиналната ула. Когато направих моята шанунпа, трябваше да мине още известен период от време, преди да разбера следното нещо, аз изработих този предмет с помощта на танка шила, но той не ми принадлежеше. Дядо ми обясни, че не бива да казвам моята шанунпа. Шанунпата принадлежи на целия свят, тя представлява общо богатство. Вероятно въпросът ми ще ви се стори наивен, но за какво служи Шанунпата? Огнището на Шанунпата представлява Земята, Вселената, женското начало в света, червеният цвят на кръста. Нейната тръба представлява дървото на живота, мъжкото начало на света. В Шанунпата са обединени четирите основни елемента огънят, чрез искрата, която блести в огнището скалата, от която е направено самото огнище, растителността чрез дървото, от което е направена тръбата, и водата, която ние донасяме чрез дъха си. Така Шанун Пата представлява и четирите основни момента от нашето съществуване. Те не биха имали стойност без нея. Ето я. Тя е тук. Когато влизате в колибата на духовете на минералите. Когато вдигнат душата на умряло дете когато хвърляме топката. Когато изпълняваме танца на слънцето. Когато възхваляваме грамотевицата. Когато предаваме даровете си на духовете. Когато се оттегляме в планината, за да очакваме видението. Обстоятелствата, които изредих, представляват седемте основни ритуала на нашата религия. Но всъщност винаги, когато молитвите ни се въздигат към небето, независимо каква е формата им, то е благодарение на Шанунпата. Какъв тютюн използвате? По принцип се смесват няколко съставки основната е направена от фината ципа, намираща се между кората на червената въдба и стволи. Тя е и главната съставка на традиционния тютюн на индианците, наречен киникник прибавят се още корени от тютюн, нарязани на малки парченца, и обикновен тютюн. За предпочитане всички тези растения да са били брани съобразно фазите на Луната. Всичко това е кодирано в традицията, но духът няма да откаже да чуе молбите ви под претекст, че те се въздигат към него в дима на недостатъчно добре дозиран тютюн. Важното е в момента, когато пълните улата, духът ви да е чист и ясен, отърсен от всякаква осквернителна мисъл. Какво точно разбирате ви под осквернителна мисъл? Всяка мисъл, чрез която се изразява нещо отрицателно, ревност, агресивност, желание за смърт. Ако подобна мисъл бъде освободена в свещения момент, когато се пълни огнището на чулата, тя може да бъде много опасна. Мислите също са част от съставките, влизащи в огнището малулата. Ето защо както за тютюна, така и за мислите, трябва да сме сигурни в происхода и чистотата им. Сега молитвата вече може да започне. Трябва да обясните на Създателя какво очаквате от него и причините, по които той трябва да удовлетвори молбата ви. Шаманът стои изправен пред вас. Вие държите шанунпата с две ръце и трябва да кажете четири различни молитви. След всяка молитва правите жест, сякаш искате да оставите улата в ръцете на шамана, протегнати към вас. Но веднага я отдръпвате, за да я издигнете към небето. Всичко това трябва да се извърши точно, както заради вас и вашите молитви, така и заради шамана, обърнал длани нагоре. Едва на четвъртия път ще поставите шанунпата в ръцете му. Молитвата е завършила. Можете да благодарите на танка шила и да изразите радостта си. Позволете ми сега да ви кажа молитвата, която изричаше Шеник Черния лос по време на ритуала на лулата. Велики Отче, Велик Дух, ти винаги си съществувал и нищо не е имало преди теб. Никому не сме се молили освен на теб. Всичко, което се вижда, всичко е сътворено от теб. Ти си създал безкрайното множество на звездите. Ти си създал четирите посоки на Земята. Ти си създал този ден и всичко, което той съдържа. Велики Отче, Велик Дух, склони се към земята, за да чуеш гласа ми, въздигащ се към теб. Ти, към когото залязва слънцето, чуй ме. Духове на грамотевицата, чуйте ме, ти, в чието лоно белият гигант изживява могъществото си, чуй ме. Ти, към когото се обръща лятото, чуй ме. Ти, който си в дълбините на небето, орел на могъществото, слушай. И ти, майко земя, единствена майко, ти, която си дала милостта си на своите деца. Чуйте ме, вие четири посоки на света, мен вашия роднина, дайте ми сила да крача по нежната земя, на мен роднината на всичко съществуващо. Дайте ми очи, за да виждам, сила, за да разбирам и да бъда като вас. Само вашето могъщество, вашата сила ще ми помогнат да посрещна ветровете. Велики дух, велики дух, мой велики отче, по цялата земя лицата на съществата си приличат. Нежно ги накарай да излязат изпод земята, погледни лицата на тези безброй деца, носещи деца в ръцете си, нека те да могат да посрещнат ветровете и да вървят по верния път чак до деня на отдиха. Това е моята молитва, чуй ме. Гласът ми е слаб, но аз го въздигам с пламенност и усърдие. Чуй ме. Нека поговорим сега за първата шанунпа, онази, дарена на индианците от жената Бизон. Какво е станало с нея? Ние я дължим на танка шила. За нас тя е най-свещеното нещо на света. Тя се съхранява в Гринграс от семейството на Орвал търсещия кон. Обвита е в седем бизонски кожи и никога не се изважда оттам. Най-странното е, че силата на свещената Шанунпа е съвсем осезаема. Присъствието й се усеща, сякаш е магнит, надарен с невероятна притегателна сила. Тя излъчва мъдрост. За нас тя е всичко най-свято, не бива много да говорим за нея, думите ще й навредят. Четвърто римско. И земята беше нежна. Земята беше нежна при докосване и те обичаха да събуват мукасините си и да ходят боси по свещената земя. Типи, мома им се издигаха върху тази земя, върху която бяха изградени алтарите им. Птиците, летящи в небесата, кацаха върху им да си починат и земята издържаше без усилие всичко, което живееше и растеше. Земята умиротворяваше, засилваше, измиваше и оздравяваше всичко. Лутер стоящата мечка. Бяха изминали няколко седмици от последния ми разговор с Ола с черния лос. Междувременно посетих неговите родни земи в Южна Дакота. Реката Мисури пресича този щат, както и северния му съсед. Тази област, изпълнена с плата и равнини, се намира недалеч от канадската граница, а на изток са скалистите планини. В западната част на Южна Дакота се простират свещените индиански земи, наречени Бедленд. Белите казвали за тази област, че е изваяна от пламъците на Ада. Докъдето стига погледът, има само каньони, остри върхове, черни скали, чиято повърхност е издълбана от ерозията. В началото ти се струва, че всичко това е създадено, за да наранява окото. Но после светлината се променя и изведнъж, сякаш на театрална сцена, декорът се променя, вече не е същият. Започват да доминират бежовите, кремавите и охровите баби. Всичко като че ли се претопява едно в друго и даже небето скланя мъглите и облаците си към пукнатините и процепите на земята, сякаш за да омекоти острите им ръбове. За индианците от племето Лакота тази безплодна и суха земя не може да се сравни с никоя друга. Бялата птица, племенник на Лола с черния лос, един ден написал следното. Някога наричали Бедленд с края на света или края на сътворението, за разлика от прерията, простираща се наоколо и представляваща началото на сътворението. За бизоните, подгонени от ловците, полетата и пропастите над отвесните скали също били краят на живота, времето им свършвало до тук. Чрез смъртта си те давали живот на ново сътворение, поставяли началото на нов цикъл. В Бедленц няма нищо, нищо не расте, няма дори дървета, само земя и камъни. Но там има духове, които се завръщат в тези земи и чакат да се появят отново. Това са и яя, нещо, което вие бихте могли да наречете молекули, способни да се възобновят и човека. Именно там идва бизонът, за да умре. И чрез тази трансформация ние лавяме енергията му когато отново се срещам с Ола с черния лос, започвам да го разпитвам за бедленц. Днес, казва той, нашите свещени земи са отъпкани от хиляди туристи, които плащат, за да видят онова, което Танка Шила ни е дал, без да иска нито долар в замяна. Аз израснах близо до Бедленд. Това наистина беше края на света, както пише бялата птица. И днес още аз се моля за всички хора, които са намерили там смъртта си. Моля се също и за животните, чието кости бяха открити в земните пластове. За белите изглежда повече от странно да се молиш за костите на животните и все пак важно е да се прави това. Когато бях във Вашингтон, аз се молих за костите на животните, чието скелети са изложени в витрините на Смитсъновия институт. Нашите молитви често са свързани с неща, близки до нас, докато вашите молитви обхващат цялото сътворение. Тази загриженост за всичко живо, за всичко живяло, в крайна сметка е много близка до съучастието и състраданието в будистката философия. И все пак вашите молитви ми се струват по-малко абстрактни от тези на тибетските лами, които се стремят да докоснат единствено универсалната и безплътна любов и се пазят от конкретни връзки с едно или друго същество. Вашият начин да говорите на Бога, някак свойски и едновременно истински, е по-близък до нашите обичаи и нашето състояние на духа. Ако ние се молим така, то е, защото вярваме в близкото родство и непосредствената близост на всички неща. Ние сме близки до танка шила, звездите са близки до нас. По същия начин ние вярваме, че природата ни докосва в най-физическия смисъл на думата. Природата е единствена и невидима. Ние винаги сме си я представяли като цялост от взаимно елементи, която има по-голяма стойност именно като цялост, отколкото стойността на отделните съставляващи елементи. Идеята за съществуването на разграничителна линия, на разлика между видовете, е представа, донесена от мелите през 19 век също както и идеята да се начертае някаква линия върху земята и да се каже това е границата. За нас всичко това няма абсолютно никакъв смисъл. Не може да съществува една земя от тази страна на линията и друга земя отвъд линията. Когато вие ни оставихте договорите за разделяне на земята, ние просто не разбрахме какво означава това. Подобно е усещането, ако се използва понятието ходене пеша, когато се говори за риби, понятието за собственост, отнесено до една планета, реално принадлежаща само на себе си, за нас не съдържаше повече от това сравнение. Ще ви прочета един прекрасен текст. Във всяка дума отеква вярата ни, свързана с нашата планета. Чуйте какво е казал вождът на племето Доамиш, Сиатъл, през 1854 година, когато е трябвало да даде категоричен отговор за отстъпването на обширни индиански територии на белите, разбира се, изцяло в тяхна изгода. Може ли да се купи или да се продаде небето, топлината на земята? Странна идея. Щом ние не сме собственици на свежестта на въздуха, нито на блещукането на водата, как вие можете да ги купите от нас? И най-малкото парче от тази земя е свещено за моя народ всяка блестяща борова игличка, всеки песъчлив речен бряг, всяко облаче мъгла в тъмната гора, всяка поляна, жуженето на насекомите, всичко това е свещено в паметта и живота на моя народ. Сокът, течащ в стволовете на дърветата, носи спомените на червения човек. Когато мъртвите на белите хора се разхождат сред звездите, те забравят родната си земя. Нашите мъртви никога не забравят красотата на тази земя, защото тя е майката на червения човек. Ние сме част от тази земя, както и тя е част от нас. Ароматните цветя са наши сестри, еленът, конят, големият орел са наши братя. Планинските върхове, соковете на прерията, топлите тела на понитата и самият човек, всичко това принадлежи към едно семейство. Блестящата вода на ручеите и реките не е просто вода, тя е кръста на нашите предци. Ако ние ви продадем нашата земя, вие ще трябва да помните, че тя е свещена и трябва да го предадете на вашите деца и да ги научите, че всеки от блясък на бистрата вода разказва за миналото и паметта на моя народ. Промоленето на водата, това е гласът на бащата на моя баща. Реките са наши братя, те отоляват жаждата ни. Реките носят нашите канута и изхранват децата ни. Ако ние ви продадем нашата земя, вие ще трябва да помните, че реките са наши братя и ваши също и да го предадете на децата си. И от сега нататък ще трябва да им засвидетелствате добротата, която се дължи на брат червеният човек винаги е отстъпвал пред белия човек, така както планинската мъгла се разпръсква пред изгрева на слънцето. Но пепелта на предците ни е свещена. Техните гробове са една свята земя. Тези хълмове, тези дървета, този къс земя са свещени за нас. Ние знаем, че белият човек не разбира нашите мисли. За него един къс земя е равен на друг, защото той е чужденец, който идва през нощта да граби земята само за своите нужди. Земята не е негов брат, а негов враг и когато той я завоюва, продължава пътя си по-нататък. Той оставя зад себе си гробовете на бащите си и не се грижи за тях. Вие ще трябва да научите децата си, че земята под краката им е направена от пепелта на нашите предци. И за да я уважават, кажете на децата си, че земята е богата с живота на нашия народ. Кажете на децата си онова, което ние казваме на нашите деца, че Земята е нашата майка. Всичко, което се случва на Земята, се случва и на синовете на Земята, когато хората плюят върху Земята, те пляят върху самите себе си. Ние знаем, Земята не принадлежи на човека, а човекът принадлежи на Земята. Ние знаем всички неща са взаимно свързани, така както кръвта свързва едно семейство. Всички неща са свързани. Всичко, което се случва на Земята, се случва и на синовете на Земята. Човекът не е изтъкал платното на своя живот, той е само нишка от това платно. Всичко, което той прави върху платното, го прави на самия себе си. Белите също ще отминат, може би дори преди другите племена. Продължавайте да мусите вашите легла и една прекрасна нощ ще се задушите в собствените си отпадъци. Но във вашата загуба вие ще блестите си скрящи огньове, запалени от могъществото на Бога, който ви е довел на тази земя и който според цел, позната единствено немо, ви е дал власт над нея и над червения човек. За нас тази съдба е загадка, ние не я разбираме, след като всички биволи са избити, дивите коне са обоздани, след като дори най-скритите места в горите са натежали от миризмата на множество хора, нито когато гледката на хълмовете, готови за жътва, е развалена от говорещите кабели. Къде е горският гъстак? Изчезнал е. Къде е орелът? Няма го вече. Как да кажем с Богом на пъргавото пони и на лова? Това значи да престанем да живеем и да се оставим само да преживяваме. И така ние ще приемем вашето предложение да купите нашата земя. И ако приемаме, то е, за да бъдем сигурни, че ще получим резервата, който сте ни обещали. Там може би ще можем да закършим малкото дни, които са ни останали да живеем според желанията си и когато последният човек изчезне от тази земя и когато споменът за него не ще бъде нищо повече от сянка на облак, прелитаща над прерията, тези брегове и тези гори все още ще бъдат населени от духовете на моя народ. Защото те обичат тази земя така, както новороденото обича биенето на майчиното си сърце. Така, ако ние ви продадем нашата земя, обичайте я, както ние сме я обичали. Грижете се за нея, както ние сме се грижили. Запазете в паметта си спомена за тази страна, такава, каквато е в момента, когато я вземате. И с цялата си сила, с всичките си мисли, с цялото си сърце я запазете за децата си и я обичайте така, както Бог обича всички. Ние знаем още нещо, нашият Бог е същият Бог. Той обича тази земя. Дори белият човек не може да избегне общата съдба. Може би ние сме братя, ще видим. Това е казал Сиатъл. Запомнете добре думите му, вие чухте химна на отминалите времена. Но ако заедно решим, само от нас самите зависи той да се превърне в хим на настоящето. Ето, казано е, че целият свят е сроден с нас. Нищо не може да бъде отделено от нас и ние не можем да се отделим от земята. Силите на четирите вятъра, народът на бизоните, народът на елените, крилатите същества, пълзящите същества, народът на петнистите ори, народът на картиците, духовете на минералите, съществата грамотевици, всички те са наши роднини. Ние сме част от едно и също творение. И всичко става като в едно семейство. Има семейства, които се разделят, но има и такива, в които цари хармония и всеки помага на другите. Ние сами трябва да изберем в какво семейство да живеем. Ако предпочетем хармонията, тогава трябва да уважаваме братята си от другите видове и те ще ни поддържат. Когато изяждаме месото на бизона, заедно с това приемаме и същността на онова, с което той се е хранил, трева и изворна вода. На свой ред, ние приемаме в себе си същността на бизона. Ние ядем месото му и общността ни си служи с онова, което е образувало тялото му, костите, сухожилията, кожата. Когато трябва да отнемем живота на животните, ние им се извиняваме за това, защото те са наши братя. Ето какво прошепва ловецът на бизони, преди да изстреля стрелата си. Прости ми, братко мой, но аз имам нужда от твоята плът, за да стана по-силен. Общо взето, на животните, които убиваме, и на растенията, които късаме, ние казваме една кратка молитва, изразяваща колко смъртта им е необходима и помага на движението на живота. В нашето общество се разви много силно движение в защита на околната среда. То търси корените си и своите духовни основи. Често се казва, че индианците са основали нещо като екологически мистицизъм. По този въпрос можем да говорим с часове толкова много сълзи можем да пролеем върху земята. Хартията на хиляди книги няма да стигне да ги попие. Затова нека бъдем кратки, тъй като онова, което казваме ние, вие също го знаете отдавна. Вече всичко е казано за замърсяването на моретата, на езерата, на блатата и реките, за отпадъците от индустриалното производство, за пушаците на заводите, за ядрените отпадъци, за уловото и нитратите, отровените вихрани, за пейзажите, обрамчени с електрически проводници, за изчезващите животни, за гората, която изгаря и загива. Успокойте се, няма да ви досаждам отново с това. Естествено беше по едно или друго време, в един общ свят, какъвто е нашата Вселена, тази катастрофа да засегне в еднаква степен както летящите същества, така и четириногите и пълзящите същества. А сега и съществата на два кръка. Вие би трябвало да преоцените и онова, което е било извършено срещу нашите братя бизоните. Само по себе си тяхното изтребване беше пророческо. Танка шила ни показваше в мащаба на прерията онова, което един ден щеше да се случи в мащаба на цялата планета. Жизнени искри, които угасват. А след това и човекът, който умира. Всичко това, повтарям, вие го знаете. Тонът ви е така фаталистичен. Аз вярвам, че ние ще можем да преодолеем всичко това, да овладеем нашата лудост белият човек не само е загубил естествената си дарба за връзка с природата, той се е отказал от каквито и да било връзки с нея. С това искам да кажа, че той вече не е в допир с природата, така както тялото е в допир с дрехата. Винаги съм бил поразен от огромното количество контролни уреди, термометри, барометри и други измервателни уреди, които вие използвате а то и много симптоматично за разбиране и възприемане на специфичния език на вашата медицина. Вие сте изпитвали необходимост да поставите нещо между вашите сетива и Великата Майка Земя. Вие вече не се доверявате на обонянието си, на слуха си и на осезанието си. Нормално е кожата да ви показва дали е студено, топло или плажно. Вместо това на вас ви е необходим метеорологически бюлетин с географска карта, покрита с цифри. Кожата на белия човек вече не притежава никаква способност за преценка на околната среда, докато човекът на Земята винаги носи със себе си своята метеорологична станция. Щом не вярвате на сетивата си, това означава, че всичко сетивно за вас е загубило стоиността си, която изцяло е прехвърлена върху интелектуалната, рационална интерпретация на всяко нещо а именно това ви отдалечава от реалността. Вие би трябвало да оцените факта, че Създателят ни е дарил с всички сетива, за да улавяме и преценяваме околната среда и това е великолепно. Вие обаче цените много повече вашите епроветки, осцилоскопи и всякакви измервателни уреди, отколкото способностите на вашето собствено тяло. Но има и нещо още по-лошо когато вашите инструменти са измерили посланията и данните от околната среда, вие отказвате да им приемете резултатите такива, каквито са. Като пример бих ви посочил находчивостта, която употребявате, за да поправите самата натура на натурата. Вие впръсквате отсветители в храната си, поставяте подсладители и подобрители на вкуса, които променят истинския и вид и вкус. Вашите дезодоранти и парфюми заместват естествената миризма на тялото, а освежителите за въздух естествения аромат на въздуха, който дишате. Отношенията ви с природата са изпълнени с опасения и страхове, вие не и се доверявате, пазите се от нея, сякаш е неприятел, който ви желая злото. Това е много типична, много показателна черта за цивилизацията на белите. Дали обаче в този случай не би трябвало по-скоро да говорим за антицивилизация, защото само вие сте стигнали до мисълта, че природа и цивилизация могат да бъдат противоположни и противопоставени. И това не ви е донесло нищо добро. Вие се стремите единствено да победите природата. Бихте желали, например, да живеете в среда, в която температурата е постоянна и през лятото, и през зимата това, че се обличате топло през зимата и се разсъбличате през лятото е съвсем нормално, но използването на отопление и климатични инсталации пречи на тялото ви да се адаптира към температурните разлики. И в резултат дори най-малкото течение ви разболява. Един час под топлината на слънцето предизвиква слънчасване. Учените ви твърдят, че човек притежава специален прихващач на топлината, разположен пред жлезата, наречена хипоталамус. Когато този прихващач заработи, той включва в действие системи, способни да понижат температурата на тялото, например, чрез изпотяване или чрез стимулирането на циркулацията на кожното кръвообращение. Зад същата жлеза има прихващач на студ той от своя страна включва в действие реакциите, необходими за повишаване на температурата, какъвто е например рефлексът на треперенето от студ. Всичко това, много преди да го напишете в книгите, ние също го знаехме, но формулирано с други думи. Вие обаче сте загубили възможността за използване на тези естествени регулатори. Докато ние, народът на Земята, сме ги запазили благодарение на някои от нашите обичаи и ритуали, като колибата на потенето, за която ще поговорим още или колибата на духовете на минералите. Измервателни уреди, заместващи сетивата ни, изкуствени неща, разположени навсякъде около вас, изопачаващи или унищожаващи усещанията ви, вие сте измислили всички тези посредници, за да изградят преграда между вас и природата. Обикновено ние сме като птиците, имаме вродена способност, с която разбираме кога ще настъпи пролетта. Вие отказвате да признаете наличието на такава способност у вас. Само някои от вашите селени или много възрастни хора още са запазили част от нея. Какво трябва да се направи, за да си възвърнем тази способност? Да започнете да слушате основните природни елементи, аз нарочно използвам думата слушам. Всяко нещо пее. Дърветата, растенията, камъните, водата, крилатите създания, пълзящите същества, народът на рибите, млекопитаещите. Всеки ден учените откриват до каква степен системата за комуникация между животни е сложна и многообразна. И все пак не е необходимо да бъдеш доктор, за да започнеш да се вслушваш в точи език трябва да си възвърнете способността да чувате всички тези нематериални информации, които природата ни дава на разположение и които ние вече не сме способни да улавяме. Мигриращите животни са чувствителни спрямо магнитните полета. Те могат да се ориентират, слушайки Земята. Сравнете това с човека, доказано е, че когато лети в някой Боинг, например, той може да обърка усещането за изкачване с това за слизане. В най-буквалния смисъл на думата човек вече не знае къде се намира. Нека се вслушваме повнимателно, нека усъвършенстваме нашия усет за всичко, което не виждаме. Едно добро начало в тази насока би било, например, ако се стремите да дишате и да осезавате по-добре. Ароматите са един от езиците на природата. Всеки ден ние лавяме послания под формата на различни миризми, по този начин с нас разговарят растителните същества. Ние обаче сме разработили толкова силни изкуствени миризми, че носът ни вече е загубил способността си за разграничаване, за различаване на отделните аромати, изгубил е изтънчеността си. За да научим отново езика на природата, преди всичко трябва да си възвърнем способността да възприемаме, да се изправим сред природата и да се отърсим от всяка утилитарна мисъл. Ние трябва да се отнасяме с природата като с равен, а не да се задоволяваме да виждаме в нея единствено онова, което може да ни бъде полезно. Вземете, например, вятъра. Вятърът ще ми говори. Той ще ми каже къде отива и откъде идва, ще ми каже какво ще бъде времето утре, ще донесе до мен миризмите и спомените за местностите, през които е прилетял. В гласа му аз ще чуя един звук, който ще накара душата ми да трепти. Изправен срещу неговия дъх, аз ще изпитам устойчивостта на моето тяло неговият повей ще влезе на мен и в съзнанието ми ще отекне гласът на духа, който тича след четирите вятъра. А един бял най-вероятно ще си помисли къде ли би могъл да построи вятърна мелница и каква печалба би му донесла тя. Лесно е да се усети земята, така както ние я усещаме. Просто решете да станете индианец и на всяка цена да забравите желанието да използвате природата. След като вие знаете да слушате природата, може да се предположи, че познавате езика по човешкото тяло. Да, но това е друга материя и белите положително ни надценяват в това отношение. Несъмнено ние можем да лекуваме, но не се възгордяваме от способностите и знанията си. Бих искал да разбера защо. В един чудесен разговор с вашия приятел Уилямса, Лайън по същия повод сте казали следното. Аз бях поставен под стъпките на всичко съществуващо. Дори тази мравка има лапи и ходи върху мен. Ето защо името ми е добре дошъл, аз съм една малка изтривалка с надпис добре дошъл върху нея какво сте искали да кажете, принизявайки се така. Тези думи означават нещо, което разбрах много рано, аз трябва да се отдам на другите, за да могат те, също както изтриват краката си в изтривалката, да се разтоварят върху мен от своите нечистоти, от болестите си, от мъката от съществуванието си, от отчаянието си. Аз трябва да приема всичко това вместо тях, за да може отвъд този прак пътят им да бъде по-лек и свободен. Това е моето предназначение. Аз освобождавам хората от кълта, която полепва по подметките им, за да могат те да вървят с леко сърце. И именно това е нещото, което вие наричате лечител, макар това определение да не е особено подходящо. А когато този товар ми натежи прекалено много, духовете идват и облегчават сърцето и душата ми. Защо мислите, че терминът лечител е неподходящ? Нека първо поговорим за думата медицина. Тя не означава едно и също нещо за вас и за мен. В някои духовности думите могат да имат по-обобщаващо значение, отколкото в други. За мюсюлманите, например, между религия и политика няма граница. За нас не съществува граница между медицина, религия и жизнен път. Всичко това е събрано в едно понятие, за което ние използваме думата медицина. Ето защо вместо лечител някои използват думата шаман, която според тях по-добре изразява и обхваща понятието за лечител, заклинател, ясновидец. В известен смисъл шаманът е този, който служи за посредник между видимото и невидимото. Ако ние до такава стенен сме притеснени от термина лечител, то и защото един език изразява и съдържа в себе си ценностите на онези, които го използват това отношение е една единствена дума в някой език на друг език би могла да се преведе с много думи. При вас духовността е само един от елементите на човешката култура, заедно с много други, и за това думата лечител ви е достатъчна, когато мислите за нашите лечители. И обратното, за нас духовността е главното понятие, онова, около което гравитират всички останали. Ето защо, след като самата представа е богата, той езикът, който я изразява, е също така богат. Ще ви разкажа за различните думи, които вие превеждате единствено с понятието лечител. Ще видите, че всяка от тях описва различна дейност или различна страна от дейността на нашите лечители, обогатена и е с особените взаимоотношения с духовете. Да се унифицират, да се уеднаквят тези понятия, така както правите вие, би било все едно да имаш само една дума, с която да обозначаваш кардиолог, дерматолог, пулмолог, психолог, свещеник и философ. В нашия език съществуват седем понятия за различните видове лечители, толкова, колкото са и обредите, дадени от жената Бизон, и колкото са огньовете на съвета, Хейока, Пежота Викаса, Илуипи, Уаятан, Уапия, Унгтей Викаса Лака, Хейока, наричан още и обръщач или свещен смешник, прави всичко наопаки. Ако ви каже, че ще бъде топло, пригответе си топли дрехи. Ако отговор изда на някой ваш въпрос, истинският му отговор е не. Ако си облечеш лифер, значи, че отива да се разхожда на слънце. Ако яде, значи, че не изпитва глад. Ако отказва чаша вода, значи, че е жаден. Можете да го видите да бута колата си, вместо да се качи в нея. Той също може да се прави насмешен и забавен. Но в същото време владее големи сили, които идват при него от грамотевицата, като например, дар да предпазва своите от лошо време. Хейока говори с духовете на времето. Той може да предизвика дъжд или да развихри силите на торнадото. Хейока са много малко на брой. Почти всички живеят в Южна Дакота. Един от тях, станал много известен, е моят роднина с Черния лос. Неговото знание е обиколило света, тъй като той е един от най-великите ясновидци на народа Лакота. Еда, Ник Черния лос беше Хейока. И именно поради това в разказите и изказванията си той е вмъкнал много понятия, обратни на истината. Когато пътувам в чужбина и хората ми показват, например, колиба на духовете, която са построили, много често съм принуден да ги разочаровам, защото тяхната колиба е била построена според съветите на моя роднина. Което ще рече обратно, тогава всичко трябва да се разруши и да се построи отново. Пежотави каса обладава в най-висша степен силата на растенията. Той знае да ги избира едновременно според специфичните реакции на вашия организъм и според вашата болест. Много от пежота са жени, които упражняват дарбите си от пубертета до менопаузата, след което ги предават на други. И Уипи лекува с помощта на силата на камъните. Той може да представлява географските разстояния чрез телепатията и пропастта на времето чрез съзнанието си за миналото, настоящето и бъдещето. Лаятан владее силите на сънищата и виденията. Ето защо той може да чете съдбата на хората. Лапия лекува болестите на лимфата, на кръста и на нервите. Той е способен и да контролира дейността на другите лечители. Съдбата на Лапия е необикновена. Именно той носи най-тежкия товар и никой не става Лапия, без да е изложен на най-големи рискове. Всъщност Лапия е лечител, но и магиосник. Той може да предизвика появата на болест, която само той може да прогони. Лапия е разкъсван между двата полюса на своята личност. От една страна, той може да лекува хората, но от друга, може и да ги наранява с ожесточение. Уингте се разпознава лесно. Ако е мъж, той се преоблича като жена. А ако е жена, тя е дегизира като мъж. Обикновено към те се обръщат, когато трябва да се даде име на новородено вика Салака държи в ръцете си мощта на останалите шест вида лечители, чието изкуство самият той е практикувал в миналото. Названието означава още и свещен човек. Във всички тези случаи способностите и силите на тези лечители са наследени от жената Елен, която преди 19 поколения е дошла при нас, за да ни научи, че човешката физиология е основана от четири субстанции – вода, царевица, плодове и месо. Ето защо по време на някои ритуали за изцеление ние поставяме в един ултар съдове, съдържащи тези продукти. По същата причина ние украсяваме един специален барабан и го удряме, пейки песента на жената Елен. Съществува ли една дума, която по-добре да обхваща съдържанието на тези седем понятия? Не, и точно заради това за улеснение казваме лечител. Преди всичко обаче трябва да се разбере, че това понятие всъщност не е нищо друго освен вместилище, изразител, посредник на духа лечител. Какво наричате вие дух лечител? Това е духът, който идва при вас, когато се разкривате за способността да лекувате. Духът лечител ви помага да влезете вътре в болния, позволява ви да пътувате из неговото тяло, също като ендоскопските камери, използвани от хирурзите за изследване и преглед на вътрешните органи. Щом веднъж е установил уврежданията, на мускулите, на костите, на кръста или на нервите, духът лечител възстановява или изгражда отново повредената структура. Когато се нуждая от него, аз призовавам духа лечител. Самият аз не представлявам нищо, аз съм просто човешко тяло, в което той приема да дойде и да остане за времето, необходимо за лечението или за оздравяването. Аз съм просто един инструмент. Моето положение не е по-различно от това на твърдичката Тютюн, дарена на танка шила. Щом веднъж разберем това, тогава думите нямат голямо значение. Ето защо ние приемаме думата лечител. Може да се каже още и вика сялака, което означава ясновидец лечител или духовен човек. Можете ли да ми дадете конкретен пример каква връзка установявате с духа, за да осъществите изцелението? Ще ви разкажа историята на едно дете, което беше прието за лечение във военния медицински център Фит Симънс Денвър. Това е една от най-големите болници в града, основана в началото на века специално за лечение на белодробни заболявания, причинени от газовите атаки по време на Първата световна война. Това петгодишно дете бе засегнато от тайнствена парализа, която не му позволяваше нито да се храни, нито да говори, да сяда или да стои изправено. Спомням си, че сестрите се отнасяха с него като с предмет, защото то бе неспособно да извърши нито едно самостоятелно движение. Това вродена болест ли беше? Не. То се беше родило съвсем нормално. Но още през първите месеци от съществуването му постепенно и прогресивно се беше проявило блокиране на различни жизнени функции. Нито звук не излизаше от гърлото му. Проблемът изглеждаше само механичен, защото главният мозък не беше засегнат и все пак лекарите напразно бяха опитали всички възможни и познати лечения, след известно време задълбочени изследвания на организма му показали наличието на много тънка, почти невидима мрежа от набраздена материя, обвиваща някои нерви. Опитаха се да освободят нервите от тази мрежеста, покривка, но хирургическите инструменти не били достатъчно фини, а не бивало да се рискува да се увреди самата структура на нервите. Изправени пред месилието на медицината, родителите плачеха от отчаяние. Тогава дойдоха при мен и ме помолиха да помогна на сина им и аз приех. Как реагира медицинският персонал? Сигурно не се съмнявате, че нямаше правило, което да позволява намесата на един индиански идиот там, където лекарите, барикадирани със своите дипломи, се бяха провалили. Родителите настояваха. В крайна сметка положението не можеше да бъде по-лошо от това, което вече беше. Определено не можеше. А и лекарите, без да обещават нищо, също приеха да представят случая пред ръководния съвет на болницата. На следващия ден ние получихме тяхното разрешение. Несъмнено ръководният съвет не искаше родителите да ги обвинят, че не е направено всичко възможно за тяхното дете или ръководителите на болницата си бяха казали, че понякога може да излезе и нещо добро от необяснимото и неразбираемото. Както и да е. Лекуващият лекар прие добре всичко това. Той ясно разбираше, че детето рискува да прекара целия си живот в състояние, подобно на растение. Към края на следобеда аз пристигнах заедно с моите приятели и родителите в болницата. Бяхме взели нашите барабани, шанунпата, други свещени предмети, както и брезенти облепващи ленти, тъй като ритуалът протича в пълна тъмнина. В присъствието на лекаря и една сестра започнахме да облепваме всички прозорци в залата, която ни бяха предоставили и където бе поставено леглото на детето. Но въпреки старанието ни продължаваха да блещукат малки светлинки, това бяха светлините, които примигват и светят по повърхността на медицинските инструменти. Трябваше да облепим всички светещи точки. По време на приготовленията усетих, че наоколо цари атмосфера на особена лудост. Другите болни бяха предупредени за онова, което предстоеше. Бяха ги поставили на штрек, трябваше да вземат приспивателни, за да избегнат врявата, която биха могли да предизвикат нашите песни и музикални инструменти и която би им попречила да заспят. Някои дори бяха преместени на друг етаж, вероятно за да ги предпазят от лоши въздействия. Но любопитството се бе оказало много по-силно, всички се бяха скупчили в коридора, по който се движехме, и наблюдаваха действията и жестовете ни. Никога няма да забравя гледката на тези хора в пижами, облегнати на стойките на системите за преливане, разтревожени, развълнувани от онова непознато и неуместно нещо, което трябваше да се случи в седералната болница. Когато всичко беше готово, започнахме да пеем песента на посвещението, после песента на четирите вятъра и след това песента, чрез която приканвахме духовете да дойдат при нас. Веднага сред сноп от светлина се появи една бяла форма, в която аз разпознах танка шила. Обясних каква бе целта на нашето присъствие в тази зала и много смирено го помолих за помощ. Всички са гледали филма, който, струва ми се, се нарича «Фантастично пътуване». В него се разказва как благодарение на едно революционно откритие учените успяват да станат съвсем миниатюрни и да се качат на едно много мъничко превозно средство, което после инжектират в човешкото тяло. Духът действа по същия начин, той влиза в организма и посещава всеки един орган, влиза в вените и в артериите, изследва бронхите и алвеолите на белите дробове, стига чак до костния мозък. Така той може да види всичко, което е увредено. В случая с момченцето той ни потвърди наличието на материя, обгръщаща подобно на паяжи на някои нерви на врата. Тя ги задушава и пречи на движението на кръста, като на този начин парализира мускулите на гълтенето и на говора и извличането на звуци. Той уточни местата, в които става това блокиране. Когато разбрахме диагнозата, ние запитахме духа как трябва да се лекува момчето. Той ни отговори, че само Иктоми може да успее в този случай. Кой е Иктоми? Иктоми е духът на паяка. Той може да бъде повикан само с специална песен. Когато по наша молба Иктоми дойде, той на свой ред влезе в тялото на детето. С осемте си тънки и вещи пипала той развързва възлите около нервите. След като ми излезе от тялото му, момченцето започна да жестикулира. То, което до този момент не можеше да направи и най-малкото движение. В същото време от гърлото му се надигна един хрип, който скоро буквално експлодира в ясен вик. И той също бе първият в живота му. Обзета от паника, сестрата запали лампата. Тя видя детето да стои изправено на дюшечето си и викаше, викаше така, сякаш откриваше собствения си глас и искаше да чува колкото се може по-дълго неговите вибрации. Когато подсказах да му дадат малко вода, сестрата му протегна чаша вода. Момченцето погълна всичката течност. Близо до ултара, който бяхме изградили, свещените храни, поднесени в дар на духовете, бяха изчезнали. В коридора много от болните, които бяха дошли да чуят по-добре песните и барабаните ни, се бяха изправили в инвалидните си колички. Много парализирани станаха прави. Тази болница никога не беше изживявала подобен момент. Разказвали сте тази история и на други места, като сте добавили, че в нервното напрежение на този миг всички тези хора просто са забравили, че са болни. Духът, който беше преминал през това място, просто ги беше накарал да забравят, че са болни. Необходимостта да са болни вече не беше записана в мозъците им. Много често духът лечител въздейства така. Той се движи по извивките на главния мозък и изтрива самата идея за болестта. Трябва да добавя, не без чувство за хумор, че официалните власти на болницата също побързаха да забравят тази история. Зная това, опитах се да разпитам, но лекарите, които тогава са работили в болницата, вече ги и кратко няма, а единствената жена, останала там, отказа както да потвърди, така и да отрече вашите твърдения. Предполагам, че прикривайки тези събития, ръководството и персоналът на болницата изразяват желанието си никога вече да не виждат появата на индианци с техните барабани и покривала, но както и да е. Това обаче се случи точно така, както ви го разказвам. И за мен в тези събития няма нищо изключително или необикновено. По същия начин ние разбуждаме желанието за живот и това е една много важна страна от индианската медицина. Болестта не е само резултат от нарушаване функциите на тялото. Тя може да бъде причинена и от един вътрешен отказ, от едно отрицание на желанието за живот и съпротивление. Според нас желанието за живот също представлява функция на човешкия организъм. Ако тази функция се разруши, то след себе си тя повлича и разрушаването и разпадането на други функции, също както един болен орган може да зарази съседните му органи. А това значи, че болестта трябва да бъде атакувана в самия източник и отново да се запали искрата на живота. Тази задача изисква призоваването на духовете, които да докажат на болния, че той трябва да живее, защото от неговия отказ не може да произлезе нищо добро. Моралното му фяско, неговият отказ от съпротивление срещу болестта ще представлява за другите хора извор за отчаяние близките му ще страдат от неговата загуба. А за живота като цяло това би означавало един войник по-малко в битката за живота и доброто, онзи, който умира, отслабва своята армия. Нима може да се сравни тежестта на неговата собствена болка и отчаяние с толкова големи загуби? Ето защо той би трябвало да събере всичките си сили и да преодолее изпитанието. Нека отново се върнем към изцелението, което сте извършили в тази болница. Дали не бихме могли да си представим, че барабаните, песнопенията и цялата церемония са предизвикали много силен психологически шок върху това дете и върху другите болни, шок, който би могъл да ги освободи от техните психологически или нервни блокажи. Всъщност нищо не ви пречи да мислите именно така. Несъмнено точно това са си помислили и лекарите от болницата, констатирайки оздравяването на детето. Единствено сестрата и лекуващият лекар, които присъстваха на церемонията, си позволиха да повярват, че се е случило нещо друго, нещо, което може би е включило в действие сили, които те не са виждали или познавали до този момент. Сега вие вече знаете как действа един индиански лечител той вика на помощ духа, с когото ще действа заедно и сключва с него своеобразен духовен договор. Понятието договор тук е от голямо значение. Той е подобно на онова, което вие правите, когато ви е необходимо да ремонтирате къщата си. Тогава вие сключвате договор с някоя фирма за ремонти. Ако е повреден покривът, търсите майстор по поправка на покриви. Ако е повредена канализацията, явно е, че ви е нужен водопроводчик. Друга фирма ще се заеме, ако е повредена електроинсталацията и така нататък. Същото е и с духовете. Някои от тях са по-сръчни и по-способни в борбата с някои болести от други. За лечителя е особено важно да познава добре духовете, за да може да се обърне към онзи, който е най-подходящ за конкретния случай. Можете ли да ни посочите някои примери? да, и ще посоча главно духовете на нашите братя животните, които са успели да останат непосредствено свързани с природните сили. Когато лосът е болен, той много добре знае какви треви трябва да яде, за да оздравее. Той призовава своите духове, за да получи необходимия му лек. Тук ще се възползвам от случая, за да припомня символиката, която носи всяко животно. Обичам да разказвам историята за това как след едно е в търсене на видението една мечка гризли посетила един от моите племенници. Тя му подарила онова, което наричала дроп му касин, един предмет, способен да възвърне дъха на онзи, който има нужда от това. Когато племенникът ми слезе от планината, той държеше в ръцете си един корен, който е способен да сътвори чудеса при заболявания на белите дробове. Това беше лекарството на мечката Гризли. Вече споменах за ликтоми, духа на паяка, който разплита всичко, което е твърде сложно и фино заплетено, за да може човекът да го разплете и да се отърси от него. Той лекува също възбудата и прекаленото безпокойство при нервните деца. Това е лекарството на паяка. Нека сега поговорим за червения сокол. Също както светлината, така и той идва от изток и поддържа особена връзка с познанието. Освен това той е подвижен и безстрашен. За погледа му разстоянията не съществуват. Можем да го призовем тогава, когато не разбираме и не различаваме ясно посланията, идващи от заобикалящата ни среда, и той ще ни предостави способността да ги различаваме и осъзнаваме. Вълкът изцяло изпълва предназначението си, той допринася за естествения подбор в границите на плана, определен от Създателя. По натурата си той е подобен на човека стаден, териториален, лоялен и привързан към семейството си. Бизонът е големият брат на силоксите. Кожата му, опъната върху прътовете на палатките, типи или ушите в формата на дрехи, им дава подслон и топлина. Мебото му дава храна. Ловната церемония дава възможност да се демонстрира братството, свързващо ловците на бизони помежду им и връзката с техния улов. Бизонът е животно, идващо от юг. Той идва заедно с стадото си и унищожава болестите на клетките. Това е лекарството на бизона. Сред всички животни бизонът е свещен, защото именно неговата форма е избра жената бизон, за да даде и дари на народа на земята свещената шанунпа кафявата мечка също идва от юг. Тя обича да пъха дланите и муцуната си в цепнатините на стволовете на дърветата, на скалите или в земните процепи. И тя много добре знае как да измъкне оттам лековете на великата майка земя. Полярната мечка е въплъщение на търпението, на издръжливостта и на самотата. Тя ни носи посланието за издръжливост. Бялата кокомявка е вестител на полярната мечка. Тя ги над нас, дори сред най-тъмната нощ, време, в което способностите й са много по-големи от тези на човека. Тя идва от север. Златният орел символизира мощта и силата на мълнията и на големите дъждове, идващи от запад. Конят в езика на племето Лакота носи име, означаващо буквално свещено куче. Не забравяйте, че индианците никога преди идването на белите не са виждали кон. Конят символизира най-голямата сила на Вселената. Орелът рибар е символ на върховната власт, на суверенитета. Чрез неговия поглед духът съзерцава сътворението. Перата му са свещени, те носят щедрост, дух на саможертва и мъдрост. Но човек може да я възприеме и оцени само ако е благороден и смел. Никога не убивайте орел, това злодело ще ви донесе нещастие. Костенурката символизира нашата планета Земя. Още в миналото ние сме знали, че щом костенурките напускат земите около някоя река, това е сигурен знак, че тя ще пресъхне. Това животно живее между два свята, като посещава еднакво добре както земята, така и водата. Водното конче прекарва първите дни от живота си под камъните на ручея, в който е родено, после то се превръща в нещо като прекрасен летящ дракон. Идвайки от водата, от сега нататък то остава във въздуха. Ние виждаме в това превръщение метафора на човека, който успява да се откъсне от територията на своите материални възможности и да се извиси към сферите на духа също като назводното конче търси познанието, но чрез своята метаморфоза то успява да удесетори възможностите и начините за постигането му. Освен това водното конче е насекомо, живеещо през 4 годишни времена. Червеното водно конче идва при нас през пролетта, жълтото ни посещава през лятото, а синьото, синьото е цветът на дъжда, пристига през есента а през зимата водното конче посещава дълбоките води на реките и блатата. Койотът има изключителни сили. Той държи хората далече от опасностите. При това, неизвестно защо, той е гонен, преследван и проклинан. Разбирам добре, че прилагайки индианските методи на лечение, вие разчитате на силата и нощта на духовете. Но на какви и на кои физически принципи разчитате освен това? Надявам се, че ще ми позволите да припомня още веднъж, че за нас между медицина, природа, живия свят и религия граници не съществуват. И ако повтарям това още веднъж, то е, защото въпросът ви предполага следния отговор. Физическите принципи, на които ние разчитаме, са огънят, камъните и растенията. Но същевременно тези три елемента – огън, камък и растения са в центъра и на нашите религиозни ритуали. Ще разберете всичко това по-добре, когато ви разкажа подробно за колибата на духовете на минералите и церемониите, свързани с нея. Там се извършва един много важен ритуал и колибата е идеално място за молитва според нас. Същевременно обаче условията, при които ние се събираме там, представляват и своеобразна терапия. И за да започнем по тази тема, бихме ли могли да припомним как според вас се разполага понятието за огън в пресечната точка между медицината и духовността? Танка Шилан е дал мъдростта, познанието, властта и щедростта. Познанието обаче произхожда също и от великата майка Земя, която е основата на огъня, на скалата, на водата, на растителността и на всичко живо. Но огънят предшества всичко останало. Много преди Айнштайн ние знаехме, че енергията е в основата на материята. В големия Оксфордски речник можем да открием цели 12 страници, изпълнени с дребни букви, за дефиницията на огъня. За нас огънят е просто онова, което дава живот на човека и кара материята да вибрира. Един народ, който боготвори огъня, сигурно има особена връзка с Слънцето, да, защото слънчевата енергия, осветяваща всичко наоколо и нашата планета включително, не е само физическа енергия, тя е и духовна. Именно с тази енергия се срещаме, изпълнявайки танца на Слънцето. Вече чух за него. Онези, които ми го припомниха, определят този танц като ужасяващ ритуал, дори малко варварски. Говори се, че се пролива и кръв. Белите винаги са се ужасявали и отвръщавали от танца на слънцето. Когато са го открили за себе си, те не са си направили труда да го разберат. Повярвали са, че ние сме поклонници на слънцето, което не е вярно, и не са пожелали да видят нищо друго освен проливането на кръв. От 1879 участието в танца на слънцето се е смятало за престъпление, наказвано с затвор танцът обаче може да се изпълнява само групово, за разлика от някои други наши ритуали, които имат по-интимен характер. Така че всеки танц на слънцето, организиран по времето на противостоянието между белите и индианците, придобивал вид на мобилизация на индианските народи. Представете си, толкова много индианци дошли от всички лагери и резервати, събрани на едно място за едно честване. Наистина, очите на белите всичко това може би е приличало на предизвикателство и заплаха. Според тях ние се събираме единствено, за да предизвикаме караници или войни. Мисълта, че цял един народ може да се събере, да се смеси и да се възвиси чрез пламенността на танца в своята колективна идентичност, за тях е била невъобразима. А освен всичко нали ние сме само някакви диваци, Всъщност единствената пролята кръв по време на танца на слънцето е била нашата собствена кръв, при това напълно съзнателно. Всъщност, какво представлява танцът на слънцето? Това е най-древният от всички наши ритуали и несъмнено най-свещеният. Чрез него ние даряваме на Създателя единственото, което притежаваме, нашето тяло. Формите на този ритуал може да се променят с времето, тъй като е било необходимо да се приспособяваме към предизвикателствата на съвременността. Някои правила са били упростени. Основният дух обаче винаги е оставал непроменен през нощта на времената. В началото церемонията е траяла 12 дни, няколко дни след лятното слънцестоене. 12 дни танци? Не, Самият танц фактически обхваща последните 4 дни. Предишните 8 са посветени на подготовката за него. Първо се изпращат специални съгледвачи в гората, за да открият топола с идеална форма. Дървото се отсича, но при падането си в никакъв случай не бива да докосва земята, затова 20 мъже, разделени по двойки, са готови да го поемат при падането те държат специални пръти, върху които тополата ще полегне, тъй като нито един човек не бива да я докосва. Така дървото се принася до мястото, предназначено за танца, и никой не бива нито да върви пред него, нито да го прескача, защото стволът му ще се превърне в свещената върлина, около която ще се разиграе танцът. Когато носачите на свещеното дърво минават, всички се отдръпват настрани и започват да пеят ритуални песни. Организацията на церемонията е поверена на един мъдрец, тъй като всичко трябва да се извършва според традицията. Например, брадвата, с която е отсечено дървото, трябва да бъде чисто нова и след това не бива да се използва. Същото се отнася и за всички инструменти, които ще се използват мъдрецът строго бди да бъдат спазвани всички тези неща, които вие сигурно ще сметнете за незначителни подробности. Друг мъж, натоварен с тази мисия по време на бдение и търсене на видение, или човек, който иска да привлече върху себе си или някой свой близък светлината и любовта на духовете, става нещо като кръстник на танца. Той се представя с всичките си блага, бижута, пари, дрехи, мебели, храна, коне и го дарява на всички събрали се по този случай. Не оставя за себе си абсолютно нищо. Някой бял сигурно би казал, че този човек е напълно разорен. Ние обаче смятаме, че след тази подялба той си отива осветен. Ние наричаме това отухан, тъп е раздаване на абсолютно всичко. Дървото, чието долни клони са отрязани от лечители и заклинатели, специално избрани за тази мисия, е украсено с кожа от червен бизон. Трябва да призная, че в последно време по-често се използва парче вълнен или памучен плат. На ствола на дървото се очакват още кожа от невестулка и два силуета, на човек и на бизон, изрязани също от кожа. И за да бъдат почетени жизнените сили, и единият и другият са изобразени с фалос ерекция. По средата на възлината хоризонтално се закрепя един прът, опрян върху запазено разклонение на самото дърво. На този прът се окачват дълги тънки кожени ремъци. Именно на тях ще провиснат мъжете, подлагащи се на това изпитание. Над това равнище клоните на дървото не са отсечени. Върху тях се закачат четири дълги цветни ленти черна, червена, жълта и бяла. На самия връх скрит след листака, е окачен в с даровете. Всичко е готово. Дървото се накланя така, че основата му да влезе в предварително намазаната смазнина дупка. След това отново се вдига и на четири пъти усилието по вдигането се прекъсва, докато се забие изцяло. През цялото това време мъдрецът, ръководещ церемонията, изрича ритуални молитви. Недалеч от въглината лечителите и заклинателите изравняват едно квадратно парче земя, което ще бъде осветено и се нарича Ованка Вакана. Всички тези приготовления, както и песните, молитвите, построяването на колибата на духовете на минералите и цялостната духовна подготовка на участниците в танца, траят няколко дни на деветия ден сутринта, след като предишната нощ е преминала в медитация и окоръжителни посещения от страна на близките им притенциорите, танцът започва. Той сигурно ще ви се стори необоздан и френетичен. Мъжете надуват свирки, направени от орлови кости, и танцуват до припадък. Но едва през последния ден танцът приема свещеното си значение. Открих един текст, датиран към края на 1889 година, в който един бял човек на име Фредерик Шватка, сътрудник на списание Сенчери Магазин, разказва подробно за последния ден от танца на слънцето, на който самият той е присъствал. Аз добре разбирам, че в този разказ има немалко забележки от чисто етническо естество, но така или иначе от него ти настръхва кожата. Стори ми се интересно да ви дам този текст и да чуя реакцията ви. Всеки един от младежите се изправяше пред един заклинател, който прищипваше между палеца и показалеца си част от кожата на гърдите му точно по средата между зърното и ключицата. След това повдигаше колкото се може повече гънката от кожа, която се беше оформила, и я пробиваше с много тънък и остър нож прореза, още преди да извади ножа, той вкарваше пръчица от кост, голяма колкото дърводелски молив. След това измъкваше острието и чрез завъртане краищата на пръчицата пронизваше кожата с ловки движения надясно и наляво, нагоре и надолу, вплиташе в формата на усмицата на кожен ремък. Този ремък беше свързан с един от напречните пръти, прикрепени към горната част от върлината, поставена в центъра на арената. Същата операция се извършваше и от другата страна на гърдите. От сега нататък всички усилия на танцуващия ще имат една единствена цел – да се освободят от тези принки. А за да направи това, той трябва да дърпа костените прочици, докато те разкъсат кожата. Това е ужасяващ дълг, който принуждава най-решителния мъж да се подложи на мъчения в течение на много часове. Първите опити на танцуващия изглеждат много целенасочени и той като че ли се стреми да привикне към ужасната болка, която ще трябва да понася, докато разкъса ремъците. Но колкото повече той увеличава усилията си, толкова по-често отекват виковете му и огромни капки пот размиват боята, с която е покрил тялото си а всеки мускул се изпъва, образувайки мъчителни бръзди. Когато започва да се люлее в празното пространство, дивашки мятайки се с цялата си тежест от едната страна на другата с надеждата да разкъса превръзките си, цялото му тяло е обхванато от гърчове. През всичкото време барабаните непрестанно бият, а песнопенията е на стоящите наблизо певци, диви и странни, се въздигат до безкрай. Добре разбирам, че никак не е приятно да се разпростирам повече върху този жесток спектакъл. Жертвата обикновено се освобождава едва след 2 или 3 часа. Но в много случаи е необходимо 2 или 3 пъти повече време. Често остават около половин дозина мъже, които тичат към върлината, след това се отдалечават с стремителността на полудял кон или яростта на лъв, надявайки се, че ударът, причинен от това, най-сетне ще разкъса кожата им. Припадъците не са редки, дори и сред тези толкова силни диваци. Но от това не изглежда да следва никакво безчестие, изключване, обесценяване или загуба на уважение. Когато денят привършва и богът слънце се отправя на запад, измъчените войни излизат един по един от арената. Там, покрити с нещо като тоги от бизонска кожа, украсени с рисунка, те клякат и с ръце, скръстени на окървавените гърди, се обръщат с лице към залязващото слънце и остават така, докато то се скрие напълно. Разказвали са ми още по-ужасяващи варианти на този ритуал. Например, когато на края на кожения ремък, свързан с гърдите на жертвата, се прикретва седло или бизонски череп така мъжът трябва да влачи тези тежести още по-дълго, докато самите костени пръчици се откъснат от кожата му. Друг вариант се състои в това, че ако измъченият е припаднал, да го вдигнат чрез краищата на ремъците така, че окачен и висящ в празното пространство, собствената му тежест да разкъса кожата малко по-нататък същият автор пише за онези, които извършват тази церемония, като за народ, доказал на белите абсолютната безполезност на тяхната победа над един див народ, изправил се в борба с цивилизацията. И още един автор от същото време, наречен Чарлз Александър Истман, сравнява варварството на танца на слънцето с това на коридата. Разбира се, много е лесно да се преувеличава всичко, вдъхващо ужас, в тези разкази, особено когато авторите им не се стремят да разберат онова, което са видели. Да, наистина е вярно, че и кожата на гърба може да бъде пробита на няколко места и да се втъкнат там пръчици от въдба или кост, на които да са закачени тежки бизонски рога. Това е обредът, наречен бизон, гледан право в очите. Да, може да се пробият и гърдите, но по-скоро с помощта на орлови ногти, отколкото с нож, и да се свържат с кожените ремъци, висящи от вървината. Това е формулата на ритуала, наречен очи към залязващото слънце. А когато танцорите се вдигат от земята, за да увиснат на върлината, това е ритуалът, наречен очи срещу висящото слънце. Да, наистина съществува и ритуал, наречен изправен за изтърпяване. Тогава танцорът е прободен на две места на гърдите и на две места на гърба и чрез ремъците е завързан към четирите кола, забити в земята той трябва да се освободи само чрез силата на тегленето, което упражнява тежестта на тялото му върху ремъците. Обаче авторите, които споменавате, са хора, които, когато не пишат подобни неща, в полумрака на своите църкви обожават и се молят на един човек, разпънат и измъчван на кръст, и те не виждат в нашите ритуали онова, което виждам аз. Аз виждам, че танцът на слънцето позволява на различните поколения да се съберат и да се обединят. Ушите на бебетата се пробиват от възрастните им роднини или от лечителите в същия ден, в който се пробива и играта на техните по-възрастни братя. Така се изразява връзката между стареца мъдрец и новороденото, а саможертвата на танцорите предсказва тази на децата, които, когато станат възрастни, ще отдадат същата жертва на Създателя. Функциите на социално обединение на танца на Слънцето е особено важна. Аз виждам също, че по време на изпитанието танцорите са заобиколени от цялото им семейство и всичките им близки и приятели, които споделят заедно с тях усърдието и пламенността на ритуала. В жеста, на жените, попиващи с снопчета листа от градински чай кръста, която тече от раните, аз виждам събрана цялата нежност на света. Аз виждам, че мъжете с прободени гърди, насочващи се към върлината, се подготвят за пряка връзка с Създателя, която ще им се яви в светлината на Слънцето. Аз виждам, че те са отсветили тялото си с рисунки, внушени им от духа. Аз виждам, че 404 пакетчета, пълни с тютюн, дарени на Вселената, освещава терената. Аз виждам, че по време на церемонията танцорите споделят с сестрите си страданията и болките, които те понасят при всеки лунен цикъл, а също и при раждането. Танцът ги свързва до взаимопроникване. Това е братство на страданието. Аз виждам, че тези мъже са свободни и че никой не ги принуждава да изпълняват този танц. Аз виждам, че някои от тях са очаквали в течение на много години този миг и са се подготвяли за него като за най-хубавия ден от живота си. Аз виждам смелостта им, аз виждам жертвоготовността им, аз виждам как се смесват сълзите на страданието и сълзите на щастието. И аз чувам как към танка шила се въздига звукът от свирките им, изделани от орлова кост. Помислете върху думите на Куци и Елен, отправени към вас. Разликата между вас и нас е следната. Вие вярвате в изумителната сила на страданието само когато то е било понесено от някой друг, отдалечен от вас на 2000 години. Ние вярваме, че всеки от нас трябва да се притече на помощ на другия, дори ако за това трябва да понасяме страдания със собствените си тела. За нас страданието не е абстрактно, а съвсем реално. Ние не прехвърляме тежестта на страданието на нашия Бог, също както не пропускаме да се изправим лице в лице с силата на духа. Прието ли е жени да участват в танца на слънцето? Не е забранено, но за тях съществува една по-лека форма на саможертва. Тя се състои да се дарят малки късчета кожа, отрязани с много остър нож от кожата на ръката но например, мъжете с сини очи не могат да участват в танца. За тях наистина би било невъзможно да гледат слънцето през целия ден. Но дори и мъж с кафеви очи теоретически не може да гледа направо към слънцето, без да рискува да ослепее. Това го казват вашите лекари. И все пак мъжете, които участват в танца на слънцето, напълно запазват зрението си. Има сили, непознати за вас а танцът на слънцето, директно или индиректно, играе ли ролята на посвещават? Не. Тук не става дума младежът да доказва способността си да изпълнява задълженията на възрастен. Впрочем някои танцори се подготвят за танца на слънцето в течение на повече от 30 години. Разбира се, не е необходимо да ви казвам, че през цялото това време, още преди да участват в танца, те са имали достатъчно много възможности да докажат своята зрелост. Всъщност една от мотивациите на танцорите да участват в танца на слънцето е, че духът ще им даде видение, някаква услуга или изцеление на близък или приятел. От разказа ви разбирам, че днес танцът на слънцето вече не е забранен. Да, наистина. Една своеобразна либерализация на забраната е била правена на няколко етапа. Церемонията е била абсолютно забранена през 1879, но племето Лакота продължавало да я изпълнява тайно. През 1928 правителството я разреши, но все пак под възбраната на закона остана пробождането на танцорите, което всъщност обезсмисляше целият танц. Един индиански лечител и заклинател, Франк Глупавия Гарвин, бе отговорен за организацията на ритуалите пред правителството. През 1952 отново ни беше разрешено пробождането на кожата на танцорите, но при условие, че глупавия Гарвин ще бъде държан като единствено отговорен в случай на инфекция или смърт. Тогава танците на слънцето се наруиха, но бяха напълно опоручени от търговците. Около свещената арена се издигаха палатки и бараки за продажба на хамбургери. Те обаче вече изчезнаха. Сега всичко е вред. Танцът отново се превърна във възможност да се съберем и да се молим заедно. През 1980 например, в областта Гринграс в индианския резерват Шайена Ривърс и 130 танцори прободоха гърдите си. Вас лично промени ли ви участието в танца на слънцето? когато някой от твоите братя те пробожда, имаш чувството, че ти чупи ребро. Дори сякаш чуваш пръщенето на коста. Всъщност, коста остава непокътната, а онова, което се чува и усеща, е разкъсващата се под натиска на орловите ногти плът. Ногтите, които използваха при първия ми танц на слънцето, бяха ногтите на онзи същия орел, който умря в ръцете ми и чиято история ви разказах после имаш усещането, че те пробождат в сърцето. Ударите му не отекват вече, дори не усещаш въздуха, който изпълва дробовете ти. Това усещане е много близо до усещането за смъртта. Затова ние не обичаме да говорим за танца на слънцето несериозно и лековато. В него има и живот, и смърт. Когато веднъж сте танцували, вие вече познавате сериозността и тежестта на нещата. Чух една индианска легенда, която изразява и подчертава важността, която камъните имат във вашата духовност, така както танцът на слънцето подчертава значението на огъня. Тя разказва за едно младо момиче, което загубило петимата си братя, отишли на лов всеки в различна посока. Отчаяна, че е останала сама и без средства за живот, тя решила да сложи край на дните си и за тази цел погълнала един камък но вместо да я убие, камъкът започнал да живее с корема й. Няколко дни по-късно тя родила момченце, което нарекла Ян Хокси или момчето от камък. То пораснало с вълшебна бързина и първо се сетило да прикрепи към върха на стрелите късче изострен кремък. После момчето намерило петимата братя на майка си, убити от една вещица, и им върнало живота. Символът, съдържащ се в тази легенда, е много красив. Докато за повечето хора камъкът е символ на мъртвата неподвижна материя, в тази легенда камъкът се превръща в нещо, което дава или възвръща живота. По повод на камъните вие вече на няколко пъти споменахте за колибата на духовете на минералите. За какво по-точно става дума? Колибата е идеалното място за пречистване. Тя е съществувала много преди нас от прастари времена. Археолозите потвърждават, че са открили подобни колиби, датирани от преди 50 000 години преди да се роди вашата християнска вяра. Те твърдят, че още тогава се е практикувал този ритуал. Впрочем колибата не ни принадлежи изцяло. Други цивилизации и други духовности също са познавали нейните свойства. В северните страни, като Сибир например, тя е много разпространена в студените местности тя е почти банализирана и десакрализирана, за да се превърне в онова, което вие наричате сауна, както е в Скандинавия. Основният принцип е, че в колибата се загряват камъни, върху които свещенослужителят излива вода. Тогава се появяват духовете на минералите и идват при нас да ни говорят. Водата, огънят, скалата могат да се изразяват огънят привежда камъните в тяхното първоначално състояние от времето, когато земята е била гореща. В сърцето на тяхната материя, както и в сърцето на нашата, се намира една искра – душата. Коя е точната дума във вашия език, обозначаваща колибата на духовете на минералите? Има няколко думи. На английски най-често казват Сует Лоч, което означава колиба за потене. Аз наистина никак не харесвам този израз, защото той поставя акцента само върху механичните и физиологични ефекти. Истинското индианско название е тунган типи, което произлиза от думите на езика лакота, означаващи понятията раждане, подслон и матка. Друга дума на лакота е интипи, означаваща самото пречистване, извършващо се в колибата. Какво специфично индианско има в интипи? Може ли тази церемония да има смисъл, ако не си израсъл или възпитан във вашата духовност? Много бели хора по целия свят започват да строят такива колиби и да почитат ритуала им типи. Това е много окоръжително, защото доказва, че между нас няма граници. Разбира се, за вас този ритуал няма да има точно същия смисъл, тъй като вашата култура и вашата памет са различни. Символиката е обаче универсална, също както и благата, които донася. Аз наистина вярвам, че ако вие се привържете към ценностите на народа на земята, трябва да построите и ваша собствена колиба. Ето защо ще се задълбоча в детайлите както на нейното построяване и конструкция, така и на всичко свързано с нея. Символиката на колибата е така голяма, че вие също бихте могли да споделите с нас нейните блага как се строи една такава колиба. Основният материал са стволове от бяла възба. И именно тук ще разберете колко са били мъдри духовете, които са ни дарили ритуала на колибата на духовете на минералите. Много време беше необходимо на вашите учени, докато разберат, че в кората на бялата въдба се съдържа едно вещество, наречено салигенол. Под въздействието на кислорода и топлината тази субстанция се превръща в алдехид, а после – в салицилова киселина. Значи в аспирин. Точно така. Без да познаваме същите думи и понятия, ние винаги сме знали, че бялата вълба съдържа молекулата, която вие наричате аспирин. Значи самата конструкция на колибата е направена от материал, прогонващ болките, високата температура, треската и ревматичните страдания. Кои са другите необходими материали? Ще ви е необходимо едно голямо червено одеяло от чиста необработена вълна, брезент, кариран плат от чист памук на червени, черни, бели, жълти, зелени и сини карета, тютюн, орлови пера, памучен конец, вода, царевица, месести плодове и месо, една раковина, кофа и тасче, еленови рогли, разбира се, шанунпа. Но някои от тези предмети не могат да се намерят. Как един гражданин може да се снабди с орлови пера или с рога от елен? Трябва да ви напомня, че най-важни са намеренията, влагани в изпълнението на един ритуал. Еленовите рога служат, за да се вдигнат камъните и да се отнесат в огнището. Ако ги замените с клонва в формата на вила, това няма да попречи духовете да се отзоват на молитвите ви. Разбира се, ако отидете в гората по времето, когато елените си сменят ръгата и ги съберете, за да ги използвате по време на церемонията, толкова по-добре. Само старайте се да уважавате духовете. Дайте им най-доброто, най-скъпото за вас. Например, Използвайте ново и красиво одеяло, а не някое проядено от молци. Заменете еленовите рога с клон само ако начинът ви на живот не ви дава никаква друга възможност. А орлови пера можете да намерите в планината или на полето. Ако там ги няма, тогава можете да се обърнете към директора на някой природен резерват или зоологическа градина. Но, повтарям, основният материал е върбата. В какво количество е необходима тя? Нужни са 30 млади върбови дръвчета, защото стволовете им още са гъвкави и се поддават на огъване. Трябва да почистите стволовете на дръвчетата от клоните. Така ще получите 30 колони, 16 от които ще образуват вертикалната арматура на стените. 10 от тях ще ви послужат за поставяване на хоризонталните дъги на свода, които ще придадат на колибата вид на нещо като игло от растителност. Трябва да запазите 4 дръвчета, в случай че някои се щупят по време на строежа. Парчетата от щупените стволове и неизползваните в строежа дървета след това трябва да бъдат изгорени. Те не бива да се пазят за някакво следващо използване. Всичко трябва да се прави с уважение към дървото. Какво искате да кажете? преди да отсечете младите дървета, трябва да дарите 6 щипки тютюн. Първите четири трябва да бъдат разпръснати на запад, на север, на изток и на юг, като дар за силите на четирите вятъра. Петата трябва да бъде дарена на Създателя, на танка шила, а шестата на Великата Майка Земя. И най-сетне онзи, който се готви да отсече дърветата, трябва да им обясни смисъла на постъпката си и от своя страна предварително да ги помоли за прошка. Когато всички необходими елементи са на лице, трябва да се намери подходящо място за издигането на колибата. За предпочитане е то да е с добро изложение, тихо, без грапавини. Добре е да се намери място, където рисковете от възникване на пожар са ограничени, защото по време на церемонията трябва да се запали огън подбраното място се прочиства от лоши треви и ако не е достатъчно равно, се подравнява. След това се очертава един кръг, върху който ще трябва да се изкопаят дубките, в които ще бъдат забити стволовете на върбовите дръвчета. Първите две трябва да бъдат разположени от двете страни на входната врата, която трябва да е ориентирана на запад другите две дубки трябва да се изкопаят в противоположната страна, т.е. на изток. Същата операция се извършва на юг и на север така, че да се получат четири двойки дубки. Между тях се изкопават следващите, също групирани по две и ориентирани на северо-запад, северо-исток, на юго-исток и на юго-запад. Какви точно трябва да бъдат те? Не забравяйте, че сме подбрали много млади дръвчета, така че дубки с диаметър от 2-3 см ще са достатъчни. Дълбочината им е около 20 см. Трябва да се изкопаят леко наклонени към вътрешността на колибата. Когато дубките са готови, във всяка една от тях трябва да се постави тютюн като дар за духовете. Какви са размерите на колибата? Тя не бива да е много голяма. Достатъчна е височина от около 1 метър а диаметър от около 2 метра и половина позволява в средата и да се изкопае кръгла яма, предназначена за духовете на минералите. Мястото, където могат да се разположат участниците в церемонията, е именно около тази яма. Изкопаната пръст от ямата в средата на колибата, посветена на духовете на минералите, е свещена. Тя трябва да се запази и да се насипе в формата на малка могилка на около 40 см от входната врата в посока югозапад. Тези приготовления ми напомнят за някакъв особен масонски ритуал. Всичко се извършва така, сякаш чрез инструментите на работника трябва да се пресъздаде един символичен свят. Когато строите вашата колиба, вие се превръщате в дете, от което духовете искат да стане архитект. Предварителните работи обаче още не са завършени. Сега трябва да се трасира една пътека, дълга около 7 стъпки, вън от колибата, която свързва входа с огнището, където ще се загреят камъните, преди да се пренесат горещи във вътрешността на колибата. В края на тази пътека трябва да се изкопае широка дупка с диаметър минимум метър и половина. Дълбочината и не бива да е еднаква, дъното трябва да бъде леко наклонено и по-дълбоко на запад, отколкото на изток. Пръста от тази дупка трябва да бъде разпръсната около огнището и заравнена. Тази пътека е свещена. Тя може да се прекусява единствено при влизане или излизане от колибата. Ако искате да минете от едната страна до другата, просто трябва да заобиколите колибата, и то винаги в посока от запад на север. В ямата на огнището се поставя двайки, клонки и четири големи пъна с размери около метър и половина. Единият, насочен на запад, вторият на изток, третият, на север и четвъртият, на юг. После трябва да се намерят 36 хубави камъни, големи колкото пъпеши без никакви пукнатини по тях, които биха могли да ги раздробят под въздействието на топлината. Въровикът трябва да се избягва, защото той поема водата. За целта идеални са камъните от гранит или застинала лава. Камъните се поставят върху кладата, като първият се посвещава на силата на запад, вторият – на силата на север, третият – на силата на изток, четвъртият – на силата на юг, петият посвещава танка шила, шестият – на Великата Майка Земя и седмият – на вечността на нашите ритуали. Другите камъни подреждате според вашия вкус, но в добре оформен ред. Около огнището се прибавят още цепеници в формата на пирамида. Те представляват типито, обитавано от народа на индианците. Сега вече остава само да се запали огнището. Можете да използвате кибрид, но нищо друго. Все пак подготвяте една свещена церемония, а не някакво барбекю. Камъните се загряват в продължение на няколко часа. Това дава възможност и време да се довърши строежът на колибата. Сега можете да поставите на мястото им върговите колони. Всяка една трябва да се забие в съответната дупка и върхът и да бъде свързан с върха на колоната, поставена в противоположната дупка така, че двете да образуват арка. Започва се от двойките стволове, поставени в четирите посоки на света. Когато така получените 8 арки са готови, на върха на купола ще се образува квадрат, подобен на образование от аркадите на романските църкви. Същото трябва да се направи и с допълнителните, междинните дръвчета. Така на купола ще се оформи още един квадрат. Двата квадрата образуват звезда с 8 лъча, всеки от които съответства на определена планета – Меркурий, Сатурн, Венера, Нептун, Плутон, Уран и Юпитер. Вече сте получили конструкция, напомняща хижа. Остава само да се оформи арматурата на вътрешните стени, като се използват останалите стволове. Добре е да се навържат в кръг така, че да обхващат хижата, също както железните обръчи обхващат мъчвата. Първият кръг е свързан на около 30 см от земята. Той се прекъсва, за да остави свободно място за вратата. Този кръг, така близо до земята, символизира низшите духове. Кръгът, поставен над вратата, вече обикаля цялата колиба и представлява подчинените духове. Третият кръг символизира Великия дух. И най-после четвъртият кръг, в който се включват квадратите и звездата, е знакът на висшите духове. Символичният му обхват е така голям, че той се постави едва след като в колибата са окачени 104 твърдички, всяка от които съдържа щипка тютюн. Тези четири кръга ни показват пътя, който трябва да извървим, за да издигнем нашето духовно ниво, от несъвършения прекъснат кръг, в който се намираме сега, до идеалния кръг, където гравитира духът. Имам чувството, че самата структура на колибата, така както я описвате, е своеобразен преобраз на Вселената. Да, точно това е. В центъра се намира вместилището на камъните това е самата земя. Вече споменах, че на нашия език самото понятие тункан типи, обозначаващо тази колиба, изразява също и представата за матка. В колибата ние сме като в отробата на земята. Затваряме се вътре, за да се преродим във времето на една символична бременност, траеща колкото трае самата церемония. Огънят, който запалваме под камъните, за да ги загреем, възпроизвежда основната жизнена искра. Той напомня за Слънцето, част от чиято енергия съществува и в нас. От срещата между огъня и земята ще се роди животът. Върху пръстава с колибата се поръсват листа от градински чай, парченца кора от кедрово дърво и други свещени треви. Така растенията, а чрез тях и целият, жив свят почиват върху земята а водната пара, която ще се издигне, това е дъхът на Създателя. Да, вие имате право, колибата наистина възпроизвежда Вселената. Но да влезеш в тази свещена колиба, означава също и да изживееш повторно, в обратен ред, главните етапи на сътворението. Когато влизаме вътре, трябва да се наведем, защото вратата е много ниска. Това положение ни доближава до онова, което сме били преди четири кратки животни. Събираме се около пушещите горещи камъни, такива, каквито са били в основата на света, и се превръщаме в първия зародиш в човешката история. Това е една мълниеносна регресия, светкавично връщане назад но когато излизаме, ние сме пречистени и сме преминали от миналото към бъдещето, изминали сме целия дълъг път на човека, за да се изправим отново. Колибата, чиято конструкция описахте, все още е непокрита. Точно така. Трябва да се покрие с голямото одеяло от чиста необработена вълна ако е необходимо, за да стане напълно тъмно в колибата, могат да се поставят върху арките и други тъкани, като брезент например. Можете да я покриете с няколко пласта тъкани, за да бъде плътно изолирана. Готово ли е вече всичко за започване на церемонията? Не още. Спомнете си, че пръста, изкопана в центъра на колибата, е изнесена отвън и натрупана близо до входа. Около тази могилка се набучват 24 върбови клонки, по две за всеки месец от годината, като едната е смятана за положителна, другата за отрицателна. Защо? Всичко е едновременно положително и отрицателно. Нищо не става, без да бъде резултат от напрежение между двата полюса. Именно напрежението между анода, положителния електрод, и катода, отрицателния електрод, кара електроните да се движат. Напрежението, образувано между гравитационната и центробежната сила, поддържа планетите в орбита. Това явление може да се усети във всеки момент от живота ни, защото така се осъществява равновесието във Вселената. Вече ви казах за двата квадрата, образувани на върха на колибата, всеки един от тях има по една положителна и една отрицателна страна. И така е с всяко нещо. В средата на свещената могилка, върху две малки въргови клонки в формата на вила, се поставя шанунпата в положение на равновесие, като огнището е насочено на запад, а мунтштукът – на изток. И най-после, в тази свещена пръст се забива един кол с окачено на него знаме, чиято горна половина е червена, а долната – черна. На върха на кола се прикрепя орлово перо като ви слушам как описвате ритуала по построяването на колибата, почти забравям, че самата церемония още не е започнала. Този момент наближава. Остава само близо до ямата, предназначена за духовете на минералите, да поставите четири купи с свещените субстанции – вода, плодове, месо и царевица. А също и голямата кофа с вода, с която ще се залеят горещите камъни. Кой може да участва в този ритуал? Всеки, с изключение на жените го време на месечните им цикли. За нас, както и за много други духовности, менструацията е нечиста и трябва да се изчака този период да отмине. Освен тези обстоятелства, всеки може да влезе в колибата. Мъже и жени. Макар че много от възрастните жени вече нямат нужда от нея, тъй като чистотата им е дадена с годините заклинателят, или главният свещенослужител, влиза първи. След него, и всички участници в церемонията. В колибата има 16 места, съответстващи на интервалите между отделните върбови стволове. Всяко място съответства на особена, извършваща се само там тайна, свързана с специфична област от човешката дейност или с някой природен елемент. Непременно ли трябва да се съберат 16 души? Не. Някои места може да останат незаети. Необходимо е обаче да се познава добре функцията на мястото, което избирате. Според движението на часовниковата стрелка, тръгвайки от запад, са разположени местата, съответстващи на следните елементи – енергия, равновесие, скали, луна, менструация, сексуална активност, електрически полета, основни позиции, мъдрост, животни и сънища, гори и стихии, вода, страх от тъмнина, умствена вселена, духовна вселена. Липсва 16-та сфера. На 16-тото място, което се намира точно срещу вратата, не се настанява никой, това е мястото, където се извършва свещеното сливане на водата, огъня и въздуха с земята. Там е и кръгът на призраците. Трябва ли да бъдем облечени по специален начин за участието си в тази церемония? Зная, че вие често сте шокирани или поне доста смутени, но аз винаги препоръчвам на срещата с земята да се отива в дрехите, дадени ни по рождение. Без срам, без излишества, без дегизации. Какво става, когато всички са заели местата си, след като всички участници са запазили няколко мига пълна тишина, изпълнена с медитация, онзи, който през цялото време на стрежа на колибата се е грижил за поддържането на огъня навън, донася първия камък, нагряд до бяло. Принася го вътре с помощта на еленовите рога. Вие можете да използвате и голям клон в формата на вила. Първите пет камъка се разполагат според един особен ритуал, поставят се последователно в центъра, на запад, на север, на изток и на юг спрямо ямата на духовете на минералите. Шестият камък, който символизира танка шила, се поставя в центъра върху първия, който символизира земята. Останалите камъни, символизиращи дърветата, растенията и животните, се разполагат според желанието ви. Свещенослужителят, излязъл да вземе шанунпата, я запалва и я подава на съседите си. След като е вдишал глътка дим, всеки един с ръка насочва част от него към тялото си и се натрива с него, за да се пречисти. Тогава могат да започнат молитвите. Те също са насочени към пречистване на духа, на разума, чувствата и тялото. Именно това е първото нещо, което искате от танка шила и великата майка земя, да изхвърлят от нас всички нечистоти. А когато го направят, вече можете да се молите за оздравяване или да помолите духовете да ви просветлят, да ви изяснят някой проблем, който ви засяга. Неколкократно свещано служителят залива горещите камъни с вода, за да насити въздуха с влага всеки негов жест при поливането прославя сливането между студа и топлината. Парите, отделени от камъните, както и парите, отделени от вашето тяло и от телата на останалите участници, се смесват. От сега нататък вие сте обединени с Вселената и с онези, които седят до вас по време на церемонията вратата на колибата или по-точно процепът ще бъде отварен и затварен четири пъти, като всяка фаза, отбелязвана по този начин, ни отвежда все подалеч. Първият етап ни помага да прекусим съзнанието за собственото ни тяло. Вторият – нашия духовен свят. Третият – нашите чувства и четвъртият – най-сетне – нашето духовно поле а ако някой от участниците не може да издържи на горещината. Известно е, че сауната може да има отрицателни последици, ако сърдечно-съдовата система не е в добро състояние. Ако горещината стане прекалено голяма и някой не може да я понесе, не бива да изпитва срам. Достатъчно е да произнесе думите «Всички мои близки» и пазачът ще открехне краищата на одеялото, които закриват входа тогава той може да излезе. Кръгът на молитвата не се разрушава, защото останалите се молят за него. Колко време трае церемонията? Няма никакво правило. Обикновено около час, за проста церемония по пречистване, и няколко часа, за церемония по изцеление. Когато всичко свърши, участниците напускат колибата, като пръв излиза онзи, който е от дясната страна на входа излизането става, като те се преместват последователно по посока на часовниковата стрелка. След това навън отново пушат свещената лулаша нунпа. При какви обстоятелства трябва да се пречистваш? Преди всички останали церемонии и ритуали. Преди танца на слънцето, преди бдението и търсенето на видение. Какъв е ефектът от тази церемония? Порите на кожата се отварят белите дробове се разширяват. Духът ви също се разширява. Сърцето също. Изобщо всичко във вас става по-голямо, за да обхване Вселената. Именно в това е най-голямото достоинство, благо и значение на колибата. По време на церемонията вие се сливате с великото всичко. А също така забравяте социалните си навици и обичай. Мъжът, без да се опасява, че ще загуби мъжествеността си, може да плаче, за да прогони паразитните чувства и отново да възвърне вътрешния си мир. Плачът е толкова необходим, а наложеното табу върху сълзите причинява много вреди. Освен това всеки участник в церемонията може да установи с съседите си по молитва отношение на пълно равенство. В тази колиба всеки осъзнава с абсолютна яснота равенството на всички същества пред Създателя. В физиологически план ефектът от прочистването в колибата е известен е същият, какъвто е ефектът от сауната, макар и по-силен. Всички токсини са прогонени от организма. Макар и да твърдят, че не знаят точните причини, вашите учени са доказали, че редовното ползване на сауната, а това значи ли от части на колибата, води до повишаване на имунитета на човешкия организъм срещу инфекциозните болести, тъй като при излизането от сауната белите кръвните отца са в по-голямо количество в кръвта. Доказано е също така, че тази практика подобрява състоянието на хора, страдащи от латикария, екзема, остри възпаления, Салната стимулира кръвообращението в горния и долния пласт на кожата и така я подхранва по-добре. Вашите учени оценяват високо положителния ефект от салната върху общото напрежение на организма, разбира се, когато то не е в най-острата си форма. А психиатрите и психоаналитиците, с които съм се срещал, са категорични, сауната, или нашата колиба на духовете на минералите, автоматично провокира регресия на зародишно ниво, която позволява на датчиците да се върнат в нулева позиция. Колибата е човек се чувства сякаш в майчината отроба и преминава един символичен път, от вътрешно-маточния стадий до възрастта на зрелостта, също както в симулакрите и психодрамите, организирани от психолозите за лечение на пациентите им. Разликата е само в това, че при нас всичко става без насилие. Но най-важното, най-същественото е, че колибата е мястото, където духовете идват да се срещнат с човека. Възможно ли е тази среща да се установи по научен път? Веднъж при мен дойде екип от изследователи по ядрена физика. Тези учени искаха да разположат всякакви датчици, прихващачи и други измервателни уреди в колибата на духовете на минералите. Те, разбира се, очакваха, че аз ще се възпротивя и ще се позова на свещения характер на церемонията, за да им откажа. Вместо това аз им дадох пълното си съгласие без всякакви спорове и оговорки. Те започнаха да закачат кабелите си, да проверяват инструментите и апаратите си и да нагласят процедурите. Поставиха апарати близо до ямата на духовете на минералите. Когато всичко беше готово, един от тях, именно онзи, който беше замислил и разработил моделностите на този експеримент, влезе вътре заедно с нас. Другите останаха отвън, за да правят необходимите измервания. Церемонията започна. Тогава духът дойде. Ученият, който беше с нас вътре в колибата, съвсем ясно чу гласа на духа сред шума на свирките и кречетелата. Той видя черните светлини, които се движеха в полумрака. Всичко беше тук пред него. Когато излезе навън, малко зашеметен и смаян, той разказа на колегите си странното преживяване. Другите, разбира се, го обориха с доводите, че сигурно става въпрос за просто сетивна иллюзия. Този човек беше изобретил апаратурата, която те ползваха, и въпреки това те не му повярваха. Доверяваха се повече на машините, отколкото на техния създател, само че и лентите също бяха регистрирали енормални вибрации, избухвания на светлини, набраздяващи екраните и електромагнетични смущения. Аз бях щастлив. Мислех, че сме направили голям пробив в доказването на силата на духовете. Тези учени несъмнено щяха да ми благодарят, че съм им дал възможност да открият едно ново измерение, което до сега те не са познавали, но вместо това те твърдяха, че всички явления са само паразитни и са се получили в резултат на недостатъчна изолация на апаратурата. Според тях влагата и топлината са променили резултатите от експеримента. Представяте ли си? Един от тях беше пряк свидетел на случващото се в колибата, а те отричаха онова, което той бе видял с очите си. И значи след като машините, отново според тях, не бяха дали достатъчно ясни резултати, тези явления просто не съществуваха. Ученият, който бе влязъл в колибата, не оспори твърденията на колегите си. Несъмнено той се боеше да не изглежда лековерен и наивен с техните очи. Но аз забелязах в неговите очи една искрица. Влязох в съзнанието му и видях, че в дъното на сърцето си той бе убеден в силата на колибата. Ще дойдат времена, когато вече никой няма да се съмнява в тези сили. Това общ ритуал е за всички индианци, или е част от културата само на някои племена. Колибата е свързана с небесните тела, с космоса. В този смисъл тя е универсална и повечето индианци изграждат такива колиби и извършват церемонията по пречистването. В зависимост от отделните народи начинът на строеж може да се промени, но, общо взето, обичаят да се изгражда колиба на духовете на минералите е всеобщ и много разпространен. Дори индианците, живеещи в големите градове, които нямат достъп до други духовни ритуали, издигат такива колиби в градините или в гората, близо до жилищата си. Това е знак, че индианците отново са на път да се обединят около свещената Шанунпа. За изграждането на колибата е необходимо много време, концентрация и много сръчност и умение. Трябва ли тези усилия да бъдат подновявани всеки сезон, или колибата може да служи по-дълго време? Разбира се, че може да бъде използвана отново. Случва се дори стъблата на възбата да пускат корени в земята тогава колибата става жива и когато настъпят следващите сезони, тя се покрива с листа и пътки. А това е чудесно предзнаменование. Независимо от времето, което отнема, както вие правилно отбелязахте, колибата на духовете на минералите е сравнително лесна за построяване. Тя може да служи дълго време. Всеки индианец, привързан към традициите на своя народ, може да си построи такава колиба а също и всеки човек, който иска да се присъедини към народа на Земята, трябва да опита. При какви други обстоятелства се проявяват духовете на минералите? Съществата камъни винаги са били много близко до моя народ. Например, в миналото ние ги молехме да ни дадат минералните бои, от които се нуждаехме за отсветяването на платовете за малките турбички, предназначени за даровете на танкашила. По това време ние трябваше да търсим и извличаме тези бои именно от вътрешността на някои камъни. Тръгвахме да ги търсим по високите плата в тъмна безлунна нощ. Високо в полето можехме да видим таинствени блещукания, пръснати наоколо, някои камъни привличаха вниманието ни именно с този дискретен и блед проблясък. След като ги разчупвахме, на бял свят се появяваше сърцето им, то бе направено именно от отсветената материя, която ни беше нужна за боядисването на свещените ни молитвени твърдички. И все пак някои от нас бяха неспособни да направят разлика между камъните, съдържащи нужните от светители, и останалите, които не съдържаха нищо интересно. Вярвам, че всеки минерал излъчва свои собствени вълни, чиято честота ние възприемаме по-силно или по-слабо в зависимост от отношенията ни към камъните. Така камъните ни говорят, като понякога се включват в резонанс с вибрациите на нашето тяло и съзнание. Вътре в нашите кречатала камъните също ни говорят, но се изразяват на друг език. Индианските кречетела са направени от издълбана тиква, пълна с чакъл, и са много използвани по време на различни церемонии и ритуали. Понякога, когато се молим, духовете разклащат кречаталата, което предизвиква оглушителен шум. Но ако внимателно се вслушаме сред звука, произвеждан от камъчетата вътре в кратуната, се примесва и гласът на духа. Трябва само да знаеш да слушаш и чуваш говора на камъните. А вие носите ли камъни? Да, върху шапката или като гердан. Всеки един от тях е избран заради вибрациите му, благодарение на които ми говори или въздейства върху тялото или духа ми. Всъщност съществуват два вида лековити камъни, необработените, дошли от пространството, и кристалите, въздигащи се към него. Първия вид ние наричаме Овипи. Това са камъните посланици, които понякога идват при нас от народа на звездите, в сърцето им, както вече споменах, се намират свещените багрила. Духовете използват тези камъни, особено черните, за да ни дадат възможност да разберем какво искат да ни кажат. Ние трябва да разгадаем знаците, съдържащи се в разположението на тези камъни, на тяхната ориентация и форма. Прозрачните, обри и гладки камъни, които често се намират около изворите, са камъните на дъжда. Те са много ценни, защото са докоснали духовете на предците и са получили от тях оплождащи свойства. Те успокояват треската и улесняват раждането при животните. Червените увипи, като катлинита например, са родени от кръвта на хора или животни. Самото докосване до тях ни свързва с отминалите времена и изчезнали същества. А когато се носят като огърлица, те ни дават сила както морална, така и физическа. Обсидианът прочиства тялото и духа, защото неговите вибрации намаляват лошите вълни, които самите ние можем да излъчваме. Изумрудът е камъкът, който регенерира, възстановява тъканите и спомага за зарастването на раните. Типичен лунен камък, той символизира обновлението на всяко нещо. Някои камъни, като петрола е, например, са течни, по този повод сигурно ще ви бъде забавно да узнаете, че един от нашите природни мехлеми е обиколил света. Вие го наричате вазелин. Предците на са го извличали от метана и от един продукт, близък до петрола, наречен олефин. За нас този мехлем също е част от лековитите камъни. Най-силните от всичко и ювипи са камъните на грамотевиците. Те от някакъв специален минерал са? Не. Всъщност ние мислим, че камъните са като светкавицата и представляват особена връзка между положителните и отрицателните сили, едно състояние на материята, проистичащо от напрежението, създадено от тези сили. Щом всички камъни са поляризирани, то от това следва, че някои от тях съдържат всички противопоставяния, всички дейности, всички антагонистични сили на Вселената. Затова ние ги наричаме камъни на грамотевиците. Когато се разразява буря, ние внимаваме къде ще падне грамотевицата. Ако е наблизо, отбелязваме точките, където тя е срещнала земята и понякога там откриваме камъните на грамотевицата. Събираме ги внимателно, защото такъв камък притежава огромни сили, за които не е позволено да се говори. Казахте, че втората група камъни е образувана от кристалите. Кристалите са инструмент на познанието. Ние наричаме кварца камък на светлината. И наистина неговата прозрачност го предопределя като посредник между света на видимото и света на невидимото. Кварцът, както и планинският кристал, може да служи за талисман. Той подсилва прозорливостта и проницателността на онзи, който го носи, а също и способността му да приема виденията. Шаманът използва този камък заради вибрациите му, които могат да се предават през времето. Нали и вашите часовникари, доста след нашите мъдреци, също са открили ритмичните сили на кварца. Другите бели кристали влияят положително върху онази част на мозъка, където са разположени аналитичните, разсъдъчните способности. Аметистът стимулира зоната на мозъка, генерираща интуицията, артистичния дух и усет, общата интелигентност. Говорихме за огъня, за камъните. Като ни разкрихте техните въздействия върху тялото и душата ни, вие ни показахте, че не могат да се отделят два независими свята, единият, в който всичко е духовно, и другият, в който съществуват единствено законите на материята. Вашата близост и съгласие с природата се проявяват еднакво добре както в религиозната сфера, така и в медицината. А това е много съвременна, много модерна идея. Нашите изследователи и учени вече знаят, че понякога болният не оздравява физически, ако не включи в борбата си за оздравяване и вътрешната си сила, духовна сила. Търси ли вашата медицина пътища в бъдещето, прибягвайки до естествените молекули, съдържащи се в растенията. В миналото моят народ е познавал 311 лековити съставки, съдържащи се в растенията. Борейки се срещу нашата култура, белият човек ни е насилил в много голяма степен да ги забравим. Отбелязах вече как той се опита да ни наложи идеята, че корените на растенията, предполагаема храна за змиите и подземните същества, имат дяволски происход и същност, докато ние ги използвахме във вид на различни отвари и запарки. Сега сме на път да си възвърнем това загубено знание, и то в същия момент, когато и вие откривате неговата стойност. Откъде според вас идват свойствата на растенията? Растенията са като камъните, в тях има едно положително и едно отрицателно начало. Ето защо не бива да ги разкъсваме на парчета, когато ги берем. Трябва да се взема цялото растение, дори и корените му. Без това двете основни начала ще бъдат разкъсани. Единственото изключение от това правило са растенията, които имат семена, готови за посяване в земята. Те не бива да се късат, преди семената им да са паднали. Как могат да се различат растенията, които имат лечебни свойства. Затова са необходими две способности – да се вслушваш в растенията и да познаваш свойствата им. Първо трябва да възстановите способността си за връзка с другите природни светове, която вие сте загубили. Наличието на електрическо напрежение във всяко растение може да бъде установено и усетено от всеки, който се постарае. Келтите, с които ние споделяме множество общи вярвания, добре са го знали, като успявали да ловят енергията на дърветата. Ако искате да си възстановите това умение, необходимо ви е малко време и концентрация. Отдалечете се от къщата или блока, в който живеете. Постарайте се да откриете някое място, покрито с зеленина, където природата е била запазена и все още растат недокоснати растения върху ненасилена почва. Не съм сигурен, че такива места все още съществуват наоколо. О, да, съществуват. За жителите на градовете е достатъчно само малко да се отдалечат от тях, защото градският парк или някоя зона за индустриален отдих няма да свършат работа, Необходимо е вашият опит да се осъществява с растения, чието развитие е било хармонично и естествено. По-късно ще можете да усетите мъката и страданията на растенията, покрити с сулфати, задавени от химически торове, задушени от инсектициди, обсипани с хербициди. Онези, които са били лишени от възможността да празнуват заедно с опрашващите насекоми сватбите, сливащи растения и животни, Веднъж положих ръка върху един бонзай, едно от онези атрофирани и измъчваш според източния обичай дървета. Върху ми връхлетя и ме обзе цялата мъка на света. Чух разкъсващ и ужасен вик. Когато успеете да получите способността да приемате посланията на растенията и да ги разбирате, един такъв вик може да ви нарани много дълбоко. Ето защо, повтарям, съветвам ви да изберете растения, пощадени от прогреса. Където и да живеете, можете да ги откриете сигурно някъде недалеч има гора, все още посещавана от елени и сърни, река, близо до която тревата винаги е раснала спокойно, без ограничения и насилие, или поле, където храстите не са били измъчвани. Когато откриете такова място, първо ще трябва да се научите да докосвате растенията. Внимание, не става дума да ги държите в ръка или да ги хващате, а да ги галите, както се гали домашно животно, малко кученце или котенце. Изтегнете се на земята и докоснете тревата. Нека клонките на някое младо дърво се плъзгат между пръстите ви. Нека дланта ви гали кичурите на някой храст. Първо обърнете внимание на усещанията си при докосване. Трябва да осъзнаете, да се съсредоточите върху усещането за кадифената мекота на този лист, върху грапавината на тази набраздена повърхност, върху гъскавостта на това стебло. Сетне трябва да усъвършенствате чувствителността си, да се преклоните пред самите начала на растителността. Опитайте се да се превърнете в насекомо, за което растението е голямо, Усещате ли с върха на пръстите си безкрайно малките зъбчета, които покриват стръкчето трева? Можете ли да усетите релефа на миниатюрните жилки, по които земните сокове напояват листото? В началото това изглежда трудно, но повярвайте ми, ако се съсредоточите достатъчно, съвсем скоро ще можете да усетите пулса на растенията, ще можете да различите флуидите, преминаващи през жилките на цветето тогава ще можете да преминете към следващия етап. Сега, вместо да докосвате растението, ще се задоволите само да доближите ръката си на не повече от няколко милиметра. В началото няма да усетите нищо. После постепенно, и то само при някои растения, ще усетите, че между растението и вашите пръсти преминава някакво течение, нещо като много фин електрически флуид, който няма нужда от пряк контакт, за да протича също както когато любимият не прави нищо конкретно и пак притежава голяма притегателна сила. Повторете тази операция няколко пъти, докато полученото усещане се изостри, стане по-ясно, стабилно и постоянно. От сега нататък ще можете да приемате и възприемате посланията, изпращани ви от растенията. Фактически аз не съм ви научил на нищо, което да не сте знаели досега. Тези познания съществуват във вас, но вие ги бяхте забравили. От сега нататък, както правеха келтите, вие ще можете да обгръщате дърветата и да получавате от тях енергията, идваща от земята. Ще можете да слушате как растенията пеят или стенат и да попивате вълните, идващи от тях, сякаш кожата ви е радиотелескоп. До сега сте се опитвали да доловите езика на растенията. Но едновременно с това трябва да приемете, че и вашето собствено тяло също излъчва нещо, един вид магнетизъм, някакво лъчение, флуид или както искате го наречете. Никога не забравяйте, че растенията имат свои органи за усещане и те също могат да доловят вашето състояние по начин, по който човешките думи и понятия не могат да определят, поне на сегашното равнище на научни познания. Онова, което е най-важно да научите и да възприемете, е, че ние сме способни на истинска връзка, истинска комуникация с растителния свят. Ето това проповядва народът на Земята. Тогава, когато се отправите да събирате билки с лечебна цел, вие ще знаете, че едно растение не е равностойно с друго растение от същия вид. Включете всичките си възприемателни способности и ще можете да различите растението, чиято материя и дух са уморени или изпълнени с болка, от другото до него, което най-добре подхожда за вашето лекарство. Когато лечителят тръгва в прерията да събира билки, растенията се разкриват пред него, щом той го избере. Всъщност изборът е взаимен кога бе първото противопоставяне между вашата медицина, основана на билките и растенията, и медицината на белите? Още по времето, когато най-подходящите определения за вашата медицина са били магия или байне. През 1535 Жан Карти е извършвал една от поредните си експедиции в областта, която по-късно ще стане град Монреал. Нашите братя от племето на хороните, населяващи тези места, по това време преживявали епидемия от скорбот. Без да знае, че болестта не е заразна, докато индианците добре знаели това, Картие се оплашил и забранил на хората си да влизат в какъвто и да било контакт с индианците. Хороните обаче постепенно оздравявали, докато малко по малко французите се разболявали и умирали. Този факт заинтригувал до такава степен завоевателя, че той изпратил специална шпионска мисия при индианците. Тя разкрила, че хороните лекуват скорбута с отвара от кората и игличките на един вид тела, наречена тига, която се характеризира с особено високото съдържание на витамин С. Индианците дали на белите тази рецепта и повечето от французите оживели. По това време нито едно лекарство на белите не можело да извърши подобно чудо. После европейците забравили индианския урок и трябвало да чакат чак до края на 18 век, за да преоткрият лимоновия сок и свойствата на витамин С. По-голямата част от белите изследователи от това време поне са имали доблестта, а това ясно се вижда в останалите текстове, да признаят превъзходството на индианските лекарства. Какви растения ще посочите вие днес като пример за качествата на вашата традиционна фармация? Вече споменах за салициур, чието разпадане произвежда аспирин в корите на нашите свещени дървета, върбата и тополата. Освен това ние нарязваме корите на тези дървета на дребни парченца и ги накисваме във вода. Така получената отваря лекува главоболие и болки. И тук, както в случая с скорбута, на вашите химици им беше необходимо доста време, докато открият онова, което ние сме знаели винаги. В прерите на Дивия Запад, прекосявани от каруците на колонизаторите, насилието е било често срещано. Ето защо белите много скоро са се заинтересували от начините, по които ние лекуваме раните те взели от нас рецептите на няколко мехлема, направени на основата на различни растения от семейството на балзаморизата. По същото време нашите братя от северо-исток изобретили така наречения канадски балсам, чието активни съставки са извлечени от балсамовото дърво. Ние сме познавали тинктурата от арника, успокояваща възпалителните процеси и облегчаваща болките при навяхвания. Понякога, разбира се, раните са съпроводени с висока температура и треска. Естествено, ние не сме чакали вие да синтезирате парацетамола, за да ги лекувате успешно, а сме използвали вещества, извлечени от Дриана и Сангинера звезда. За индианците гинекологичните проблеми са от особена важност, поради строгото табу, наложено върху тях и особено върху менструацията. Ето защо под този натиск индианските жени са успели да открият различни лекове, облегчаващи болезнените периоди. Един от тях е вомен род, което буквално означава корен на жената. Това всъщност е един вид лишей, който живее прикрепен към корените на някои видове дъб. Много използвани за лечение са и свойствата на пелина, едно от нашите основни лечебни растения. За облегчаване на болките при раждане ние използваме корените на един вид орхидея, която точно заради това е наречена от белите биртхрот, което значи корен на раждането. Познаването на растенията ме е научило още и че един вид тръстика, наречена акоре, е много добър антисептик. Тя лекува също безсъние, възбуденост и спазми. Андропогонът звезда звезда е подходящ за лечение на смущения в храносмилането. Копривата използваме заради лечебните и свойства при болестите на отделителната система и заради силно изявените и хемостатични звезда звезда звезда свойства. Живовляка използваме като антивъзпалително средство. Корените на анасона, като успокоително, отложващо и омекотяващо средство. Мъжката мента, или така наречената малка мента, служи за отпускане на тялото и за успокояване на духа, а женската мента, или голямата мента, е добро прочистващо средство. Тя успокоява също астмата и дихателните смущения. Най-свещеното растение сред всички други е въдбата освен другите и свойства тя е антисептично, тонизиращо и затягащо средство. Ние и приписваме изключителни сили и въздействия. Например, смятаме, че тя предпазва от електричество. Веднъж, когато се молех и държах моята шанунпа, се разрази буря. Много наблизо падна мълния. Една искра от нея се промъкна в огнището на лулата, премина през тръбичката и стигна до мунтштука. Това се повтори четири последователни пъти. За щастие преди това около лулата бях поръсил няколко въргови листа, които ме предпазиха от изгаряне. Спирам до тук, защото изреждането може да продължи много дълго. Няма да ви науча на нещо особено, защото наистина познанията на вашите ботаници и фармаколози са настигнали нашите познания, получени от практиката или по интуиция. Някои от учените ви вече знаят и това, че активните съставки на едно растение се променят в зависимост от времето на деня, слънчевото греене или от температурата. И все пак в този план ние сме доста по-напред от вас, защото притежаваме способността да разбираме езика на растенията. Например, аз знам кои са истинските лечебни растения, защото един ден духът ми ги посочи той ми позволи да намеря някой от тях и да ги отнеса в моя свят, за да мога по-добре да видя по какво те се различават от другите растения, които нямат лечебни свойства. Съществуват ли болести и страдания, които индианските лечители признават, че не могат да излекуват? Да, това са болестите, донесени от белите ще ги разделя на две основни групи болести, непознати у нас преди идването на колонизаторите, и болести, причинени от начина на живот, който вие сте си наложили и които обикновено се наричат болести на цивилизацията. Звезда Сангинер, вид маково растение с червен сок, растящо само в Северна Америка Белпрев. Звезда Звезда Андропогон, вид житно растение, един от подвидовете му, растящи на остров Ява, се използва в парфюмерията Белпрев. Звезда звезда звезда хемостатичен, който служи за спиране на кръвотечение или кръвоизлив Белпрев. Белите започнали да носят на нашия красив остров на Костенурката непознати микроби. Смъртоносните микроби често се разпространяват по-бързо от скоростта, с която се придвижва човекът, независимо дали ходи или тича. Поради това болестите на завоевателите ни връхлители още преди самите завоеватели да се появят. По този начин хората от нашия континент през 16 век се запознали с вариолата, грипа, заушките, хремата. После, през 17 век, стифа, дифтерията, маларията, бубонната чума и рубеолата. През 18 век нито едно племе не било пощадено от всеобщото разпространение на вариолата. Всеки път нашите лечители и заклинатели се опитвали да се приспособят към тези нови страдания, които като бич се стоварвали върху индианците. Но това било много трудно, защото духът не ни бил подготвил за това. После дошли болестите на цивилизацията. Замисляли ли сте се понякога за шока, който предизвикват тези две думи, изречени заедно, от едната страна е едно от най-хубавите съществуващи понятия, описващо прелестта да живеем заедно. От другата е понятието за нещо, което те кара да страдаш, да се мъчиш. И първото предизвиква второто. Време е да говорим за алкохола, за наркотиците, за стреса и постоянната тревога, за отровените храни, за сърдечно-съдовите заболявания, за рака и спина тези беди и болести не са наши, независимо че ни засягат и нас. Те не се появяват, когато следваме правия път, начертан от свещената ула. Те ни засягат само поради нещастието, че сме се отклонили от този път и сме се присъединили към белия човек в неговата непрестанна гонитба на пари и власт. Ето защо, за да приключим с тази част от нашия разговор, бих искал да произнеса следната молитва. О, танка шила, велик отче, велик дух, ние сме толкова благодарни за всичко. Велика майко земя, ние ти благодарим за храната и за живота, които си ни дала. Танка шила, но около кръжат болести и всякакви вируси. Танка шила неизлечима болест броди наоколо и прониква чак до духа ни. Понякога тази болест идва, обзема тялото ни и го унищожава. Тук има много болки и мъки, о, танка шила, направи така, че да се извие голям вятър, който да отвее надалеч всички вируси, всички лоши мисли и всички отровни думи, които влизат в духовете ни. Отнеси ги един поди друг. Дай ни сили. Дай ни подкрепа и здраве, о танка шила. Продължавай да бдиш над тази свещена земя и над всички нас. Пето римско. Силите на духа. Постепенно откривайки, благодарение на Уолъс Черния лос философията на народа на земята, аз преоткривам собствените си убеждения. Спомням си, че още преди да го познавам, бях писал следното. Четирите елемента на гея, нашата планета, са земята, водата, въздухът и огънят. Техни служители са духовете. Земята има гномите, които според традицията могат да се представят като джуджета, живеещи под земята или обитаващи скалите. Във водата царуват русалките, които приличат на сирени с дълга рибешка опашка. Въздухът е обитаван от силфидите, нещо като като големи птици с огромни криле и много фини грациозни тела. И най-сетне идват саламандрите, нещо като гущери или малки дракони, които живеят в огъня и се хранят с него. Тези духове са душата на нещата и представляват покровителските енергии, действащи в природата. Как бих могъл, след като съм написал това, да не се чувствам близък до този човек, до този лечител и заклинател, който днес ми говори за Земята като за майка и за Вселената като място, където духовете се изразяват? Отново се срещам с Ола с черния лоз дома му. Както и при първата ни среща още в началото на разговорите ни, той започва да говори, без да съм задавал въпроси и думите му отговарят на моите мисли. Нашето съзнание, казва той, е способно да възприема онова, което сетивата не ни разкриват, миналото и бъдещето, скритите тайни и загадки, другите измерения. Дори съществува един ритуал, вие може би ще го наречете техника, по време на който ние определяме среща на онази част от нашия мозък, която може да ни отнесе към непознатото. Това се нарича хандблехия. Какво означава тази дума? Белите са я превели като обдение или търсене на видение, формулировка, която ние сме приели, тъй като така или иначе понякога трябва да се изразяваме на английски но всъщност хандблехия е смесица от две думи на езика лакота, едната от които означава нощ, а другата – място за молитва. Търсенето на видение е продължително начинание. Трябва да се решиш и да се подготвяш за него в течение на една година. Слушайте внимателно как става всичко, защото аз ви приканвам да практикувате този ритуал там при вас, когато се завърнете той ще ви дари онова, което най-много ви липсва – възможност да се преоткриете, да откриете отново самите себе си. Но както ви казах, трябва сериозно да се подготвите и за това е необходимо да назначите среща на самия себе си. За вас, един цивилизован народ, това сигурно ще бъде голям проблем, но все пак трябва да започнете именно с определенето на датата и най-вече трябва да устоите на оговорката бих искал всеки, който прочете тези страници, да вземе бележника си и да го прегледа. Знам добре какво ще види там, служебни срещи и събрания, срещи с приятели, делови пътувания или пътувания за развлечение, семинари, определени часове за преглед при заболекара или за посещение на фитнес зала, обеди или вечери с семейството. Други хора няма да имат нужда да преглеждат бележниците си, защото тяхното всеки дневи е еднообразно. Тръгване за завода или за канцеларията, обед в някоя бистро или на крак, пътуване с градския транспорт, вечер пред телевизора както в единия, така и в другия случай всичко е предвидено. Вие използвате времето си за работа или за да се видите с близките си, което само по себе си е много добре. Но къде са срещите с вас самия? Разбира се, винаги може да се каже, че сте в собствената си компания по време на пътуването в метрото, когато си мечтаете за нещо в чакалнята на болницата или когато мият косата ви в фризьорския салон. Ето какво давате вие на душата си и на духа си, загубени или неорганизирани митове, трошици от вашия живот. Вие обличате в парцали най-скъпото, което притежавате отреждате му остатъците, вместо да му дадете най-доброто, най-добрите ястия. Казвам ви, това не е добре. Ще се опитам да ви помогна да преоткриете себе си, да се намерите отново чрез бдението, чрез търсенето на видение. Вземете един бележник, дори ако никога до сега не сте използвали подобно нещо. Изберете период от около една година, когато ще можете да си отделите четири последователни дни. Запазете тези дати. От сега нататък вие знаете, че в тези дни имате определена важна среща, която не бива да пропуснете за нищо на света. Така ще можете да ни подръжавате на нас, народа на земята, и от това ще извлечете голяма полза. Ритуалът на бдението е много прост. Ще ви разкажа в какво той се състои за нас. Същевременно ще ви обясня как можете да спазите основните му принципи, приспособявайки го към вашия начин на живот. Ето как протича бдението. В течение на една година преди това вие се опитвате, стремите се да изясните много неща в самия себе си и за самия себе си. Следвали ли сте до сега правилния път? Или обратното, намирате се в безисходица? Какви са проблемите, които тревожат и объркват съществуванието ви? Дали някой от тях които изглеждат изцяло материални, всъщност не са душевни трудности и проблеми. Какво очаквате от живота си? Какво искате от него? На какво се надявате? Какви са главните ви стремежи? Най-често вие имате отговори на всички тези въпроси, но те са някак объркани и непълни. Някои сведения за самия вас се явяват на сън или под формата на неизвършени постъпки, на необясними отвращения, на незадоволени желания. Много е трудно да се обяснят тези неща. При всички случаи този размисъл върху самия вас ще ви позволи да определите големите, главните въпроси, чието отговори ще изяснят живота ви. Този размисъл може да трае много дълго. Вие сигурно ще го прекъсвате, после ще го подновявате след седмици или месеци. Никога обаче не забравяйте, че има определен един момент и че цялата ви умствена енергия трябва да се фокусира върху бдението, чиято дата сте определили. Когато ние вече сме осъществили тази вътрешна работа, този размисъл върху самите нас, можем да отидем при нашия лечител и да кажем, аз разсъждавах добре, размислих добре и духът ми престана да се тревожи. Вече знам онова, което е важно за мен. Бих искал да знам как да намеря отново един брат, който избяга от тук преди години и чието отсъствие проваля живота ми. Някой друг ще каже, бих искал да знам какво да уча. Трети, как да си намеря работа. Или още, какво трябва да направя, за да облегча страданията и да поддържам болния си баща. Въпросите могат да се обобщят чрез думите какво трябва да направя? Важното е поне един от тези въпроси да изпъкне, да се открои над вашите вече подредени в иерархичен ред грижи. Тогава трябва да се доверите някому. Ние имаме нашите лечители и заклинатели. Вие можете да се обърнете към най-добрия си приятел или към човека, комуто се доверявате. Така питането, което е във вас, ще бъде изразено пред хора. Но то трябва да бъде отправено и към духа. Когато ние достигнем до тази фаза, значи, че вече сме готови да говорим с духа. Тогава се изкачваме горе в планината или на някои хълм и оставаме там в продължение на 4 дни и 4 нощи, без храна. Затова и някои наричат дудението въздигане към ясновидство. Не се ли обърква твърде често въздигането, обикновено определено като болезнено и в крайна сметка нарцистично самобичуване, с поста? Имате право. Не бива да постим само за да впечатлим другите, а заради самите нас. Чрез поста ние пречистваме самите себе си. В известен смисъл постенето е нечистотиите в нас. Вашите думи звучат като словата на Исая. Когато постиш, парфюмирай косата си и измий лицето си, за да може твоят пост да бъде познат не от хората, а от твоя отец, който е там в тайната, от твоя отец, който провижда в тайната и който ще ти въздаде. Постът е само лишаване. Всички, които го практикуват, дори извън нашето бдение и търсене на видение, знаят добре, че той освобождава духа и душата, че ни просветлява, а значи, че е полезен. А що се отнася до нас, видението ни е дадено, там в планината, само когато сме го заслужили с подготвителната работа, извършена в течение на цяла година и чрез 4-дневния пост. За да можем по-добре да разберем как се случва всичко, можете ли да ми разкажете едно от вашите видения, получени в резултат на бдението? Вече бях в планината, когато се разрази буря. Огромни, тежки облаци затъмниха небето изли се нещо като черна вихрушка, заобиколена от разноцветни светлини, които шибаха тялото ми със своя дъх, последователно леден и изгарящ. Сега си представете светкавица, обвита от облаци. Мълнията беше тук пред мен и тогава чух гласа на духа, който ми казваше, че ще ми бъде дадена една сила. Няколко мига по-късно той се появи в свещения кръг. Каква форма беше приял? Обикновено духът приема позната форма на човек, на животно или на някое природно явление, като вихрушка например, както бе в този ден. Разбира се, това не означава, че духът е това, което виждаме, а просто, че той е избрал тази форма, за да достигне до мозъка ни. Духът ми припомни всичко, което бях казал по време на молитвите си. Припомни ми думи, които бях изрекал през годината на моята подготовка и които аз бях забравил. Той знаеше всичко за мен, защо бях дошъл, всичко, което бях поискал за мен самия и за моите близки. Моята памет бе в него и той я владееше по-добре, отколкото аз бих могъл да го направя. По време на бдение се случва подобно нещо, прехвърляне, предаване на съзнание към духа. Бяха се насъбрали толкова много облаци, че бе станало тъмно като посред нощ. Духът ме докосна и тогава забелязах, че тъмнината вече не се съпротивлява на погледа ми. Аз можех да виждам в нея така добре, сякаш облаците ги нямаше. Разбрах, че има два вида светлина, бяла светлина, светлината на деня, и черна светлина, светлината, която само онези, които вие наричате посветени, могат да разберат. Вечерно време, когато угасим лампите, ние просто забелязваме отсъствието на светлината, което обикновено наричаме тъмнина. Но онзи, който е получил силата, може да вижда отвъд тази тъмнина, да вижда една друга черна светлина, падаща върху тъмните предмети. Малко са хората, които могат да наблюдават черната светлина. Пълният мрак, който аз виждах, не се дължеше на облаците, това беше черната светлина когато получите видение, както се случи и мен в историята, която ви разказвам, можете да слезете от планината и да се върнете при близките си. Те ще ви посрещнат с голяма радост, защото вие се завръщате от приказно, невероятно пътуване и те са нетърпеливи да чуят разказа ви. Преди това обаче трябва да отидете при лечителя и да му разкажете възможно най-бързо всичко видяно. Защо трябва да се бърза толкова? по време на видението, без да осъзнавате, вие сте говорили. За известно време, само за няколко мига, вие ще сте в състояние да възпроизведете тези думи, които имате чувството, че сте чули от устата на някой друг. Съвсем скоро обаче ще стане твърде късно, защото вие ще сте забравили всичко. Ако нямате връзка с лечител или заклинател, обърнете се към човека, комуто сте се доверили преди година и му разкажете всичко. Когато получат видение, хората от племето Лакота пречистват тялото и духа си в колибата на духовете на минералите и в пушека на свещената лула. Тогава духът отново идва и помага на лечителя да разшифрова видението. Така той може да го разбере и по-добре да извлече ползите за онзи, който се е отдал на бдението, като в крайна сметка използва техника, много близка до техниката на вашите психолози за тълкуване сънищата. Може ли да се случи така, че да на се получи видение? Разбира се. Не е достатъчно само да повикаш духовете, за да се появят. Не е достатъчно само да дадеш поръчка като в търговията по еталон. Не се казва, ето номера на кредитната ми карта от American Експрес, моля изпратете ми едно видение, Какви са сроковете за доставка? 48 часа. Много добре. Не, разбира се, не става така. Ние трябва да се отправим в търсене на видението, трябва да положим усилия за това. Ако духът ни не е чист, ако намеренията ни са объркани или грешни, видението няма да дойде. Седем дения предхождаха бдението, по време на което ми бе дадена силата да различавам и да виждам черната светлина и всяко едно от тях ми донесе отговори на въпросите, които си бях поставил. Но необходимо беше да изчакам тези седем дения, за да получа силата. Казахте, че трябва да се остане в планината в течение на 4 дни и 4 нощи без никаква храна. Не създават ли студът, умората и гладът едно особено разстроено състояние на съзнанието, което подпомага печиви видения, Ако искате да кажете, че мнението е изпитание, което променя начина на възприемане на нещата, то имате право. Първо не бива да се смята, че става дума за някакво увеселение или удоволствие. Вие се молите и страдате. Усещанията, които изпитвате, понякога предизвикват страх. Звуци, които обикновено не долавяте, сега отекват в ушите ви, викове на птици, дошли от дълбините на небесата, виенето на призраците, тракане на кречетела, които показват приближаването на духовете. Чувствителността ви е изострена и вътрешният ви радар става по-фин и по-чувствителен. Но поставяйки ми този въпрос, аз разбирам, че вие не го свързвате с тази хиперчувствителност на духа. Вие просто смятате, че всичко това прилича на халюцинации, не мога да ви кажа нищо друго освен следното. Тези сили са реални и вие трябва да се отправите към тях с открито съзнание. Само ще спечелите от това, щом като рационалистичният скептицизъм вече няма какво добро и полезно да ви предложи. Видял съм със собствените си очи силите на свещената лула да извършват чудеса. Аз знам на какво е способен нашият дух, когато духовете живеят в него. Той може да открие заблудилия се и загубилия се, може да излекува болния, може да предвиди бъдещето. Но съмнението се промъква при онези, които не са изживели милостта на видението. Впрочем отвъд определени граници съмнението вече не е качество, а спирачка, задръжка, Истинската доблест и добродетел е в това да кажеш, ще дам една възможност на моя дух, ще повярвам в него и още веднъж ще изоставя страховете и предразсъдъците си. Въпреки това някои индианци често използват вещества, способни да предизвикват изкуствени видения. Разбирам за какво намеквате. Искате да споменете за църквата на кактуса. Истинското име е Native American Church. Религиозната и практика е основана върху вярването, че пътките на пейотела, един вид кактус, растящ в Централна Америка, в Тексас и в областта около Рио Гранде, може да свърже човека с божествената сила. Това вярване не произлиза, както вие понякога смятате, от хипитата, а още от времето на ацтеките. Впрочем пейотел е дума, която на техния език означава пратеник на Бога когато нашите вярвания бяха разбити от белите, от юг дойде една нова религия, която смесваше идеите и вярванията от християнството с традициите на пейотел. Индианците на драго сърце приеха обичаите на тази нова вяра, към която белите бяха снисходителни. В резултат на това църквата на както са се разви и разпространи много бързо. Днес тя наброява 250 000 членове от 50 различни индиански племена и е призната от федералната държава. И ако тя не признава официално връзката си и християнската църква, то е само за да не изглежда просто като подчинена под религия. Имате право, когато казвате, че някои индианци използват психотропни вещества, за да получават видения пеотелът се дръвче или се приема като отвара. Той съдържа мескалин, вещество, причиняващо халюцинации. Горчивината му може да предизвика повръщания. Вследствие на използването му се получава особена еуфория, загуба на възприятието за продължителност на времето и смущение в зрението, независимо че не е установен никакъв механизъм на пристрастяване. Църквата на кактуса се стреми към ограничаване на консумацията на растението само с религиозни цели. Всяка друга причина за приемането на този кактус се смята за светотатство. Вие лично опитвали ли сте пейото? Аз никога не съм вземал никакви наркотици, нито ЛСД, нито хашиш, нито нещо подобно. Видението според мен трябва да дойде естествено, само чрез силата на духа всичко друго ми се струва безсмислено и ненужно. Онова, в което аз обвинявам, е, че тези хора са организирани в 285 отделни църкви, всяка от които има свои собствени правила и собствена производствена марка. Те много вярват на марката, вярват, че най-важното нещо е етикетът с надпис 100% кактус или 100% Native American Church. Казвам ви, онова, което наистина е важно, съвсем не е етикетът върху опаковката на молитвеника ви, а онова, което вие сте и начинът, по който разговаряте с Създателя. Обяснихте ни, че вашият начин за разговор с Създателя е прост и директен. Когато ви слушах, понякога ми се струваше, че се обръщате към роднина или приятел. Не е просто и лесно да се постигне тази привързаност, тази близост до Създателя преди всичко трябва да овладееш съзнанието си, за да го направиш проницаемо за духовете. Молитвата не представлява само думи, отправени в една посока, трябва да очакваш и да получаваш отговорите, дадени от танка шила. А цялото образование и възпитание на белите цели точно обратното, да се отхвърли всичко, което не е чисто рационално. Докато именно това поведение трябва да бъде отхвърлено. Ние непрестанно трябва да сме готови за всичко. Повярвайте ми, приемането на нереалното всъщност го разкрива пред вас и дори го предварва. Светът на тайните и загадките ни говори именно защото ние вярваме в него. Освен това трябва да можеш да вярваш без комплекси в един свят, където вярата постоянно е подложена на подигравки. Духът никога не отказва да посети онзи, който се моли без срам и с истински сълзи. Вие смятате, че духът може да познае и различи онзи, чието съзнание е чисто и ясно. Търсенето на тази прозрачност, на тази умствена просветленост, ясно ми напомня за будизма. В тази философия цялото същество е насочено точно към тази цел, чрез медитация да осъществи самата природа на духа. Видях че и вие използвате мандала, за да стабилизирате мисълта си и да я поставите в диапазон с равнището на Вселената. Така правят и тибетските свещеници. Вие използвате ли като тях различни техники за овладяване и подчиняват притока на вашите мисли? Вече казах, че ние сме братя с тибетците и келтите. Също като тибетците и ние вярваме, че мислите ни са като вълните на океана. Някои от тях леко люлеят духа, който тогава се възвисява и се успокоява, а други го удрят, блъскат го и му пречат да намери своя път. Например, понякога, когато държите своята шанунпа и искате да потънете в молитви, ви навестяват лоши, отрицателни мисли. Някои от тях са бързи, а други са бавни развитието на някакво разсъждение или мисъл, насочена срещу другите или срещу самите вас, може да се извърши мигновено или бавно. Бавните лоши мисли не предизвикват особени проблеми. Достатъчно е да ги оставим да отминат като насекомо, което жужи, пречи ви, но няма да ви навреди с оживане. Тези мисли са подвижни и летливи. Не бива да се опитваме да ги обездвижим, защото това би означавало да им предадем прекалено голямо значение. Те са си у дома, оставете ги да идват и да си отиват както пожелаят. Не им обръщайте внимание. За сметка на това бързите лоши мисли са трудни за овладяване именно поради тяхната мигновеност. Тук има две опасности. На първо място, тези мисли могат да ви отведат твърде далеч извън вашата територия, в онези отдалечени местности, от които не можете да се завърнете невредим. Може би дори без да го съзнавате, една част от духа ви, от душата ви, от вашата добродетел и доблест ще липсва. Но може да стане и нещо още по-тежко, защото тези мисли не просто ви докосват, а ви удрят, връхлитат върху ви, скачат върху вас като на трамплин. Също като топката за пинг-понг, която непрестанно се удря в двете противоположни стени, така и тези мисли могат да бъдат ужасно разрушителни. Те могат много силно да наранят както вас, така и другите. Тези подвижни мисли образуват една мрежа и вие трябва да внимавате да не се оплетете в тях, защото те могат да ви завлекат в най-опасните части на тази мрежа. Преди много години белите моряци отбелязвали в навигационните си карти непознатите и опасни земи с надпис «Тук има дракони». Нашите отрицателни мисли са дракони. Как и за какво се молите вие? Ние се молим за четирите основни начала Слънце, вода, въздух и земя. Молим се за онези, които още не са родени, молим се за младите и за старите. Молим се за животинския свят, ние не се молим, за да притежаваме вещи. Не се молим да не умираме. Ние се молим чрез вика и чрез молитвата, чрез песента и чрез шума. А също и чрез приношението, чрез дара, който също представлява молба, начин да призовем доброжелателността на танка шила върху нези, които обичаме. Когато се храним или когато изживяваме едно богато, красиво чувство или случка, ние също трябва да дарим част от него. Обяснихте ми как чрез овладяването на духа успявате да се откриете, да се отворите за необикновени духовни сили. Вие, например, как открихте способността си да предвиждате бъдещето? Тък му се бях върнал от войната. Имам, разбира се, предвид Втората световна война. Още от най-ранното ми детство чрез предсказания аз бях предопределен да притежавам силите на четирите вятъра. Ето защо, когато се върнах от фронта и отново бях сред моите близки, те бяха много нетърпеливи да видят как съм се развил, какъв съм станал. Дали онова особено нещо в мен, онази сила е нараснала? Дали е по в сравнение с времето, когато ги бях напуснал, дали ако ръководя един ритуал, духовете отново ще ме посетят? Дали изпитанията на войната са обогатили духа ми? Или с една дума, всички очакваха завръщането ми. Бяха се събрали всички мъже от моя род, дядо ми, чичовците, баща ми и всички останали. Бяха ми подготвили нещо като тест. Трябваше аз да поливам с вода на горещените камъни в колибата на духовете на минералите. Церемонията започна и духовете дойдоха. Те се плъзгаха около ръцете и краката ни, леко ни докосваха и докосването им беше студено. Усещането, наподобяващо усещането, когато сте навлекли недобре изсушени дрехи някакво неудобство, нахлуване на нещо, към което кожата ви не е привикнала. Духовете дълго се въртяха около участниците в церемонията, но в поведението им нямаше нищо игриво и весело. Всяко тяхно движение бе съпроводено от силно шляпане, също като звука, който се чува, когато ходите с бутуши, пълни с вода. Разбрах, че при мен е дошъл народът на рибите. Тогава духовете им ни проговориха. На какъв език? В моите уши звучеше на езика лакота. Това, разбира се, не означава, че те говорят на нашия език. Просто казвам, че техният разказ достигна до моя мозък народния ми език. И какво казаха? Обясниха ми, че срещу съществата от морските дълбини е била извършена огромна подлост, низост човекът се възползвал от мъдростта и силата, дадени му от танка шила, а също и от познанието и щедростта, дарени му от великата майка земя, за да ги насочи към овладяването на материята. Природата осъждали научните постижения. Съвсем не. Всъщност престъплението проистичаше от това, че желаяйки да запалят свещения огън за самите себе си единствено в полза на човека, учените бяха произвели отпадъци, които възпламеняваха океаните. Злото, от което страдаха рибите, после щеше да засегне всичко, което плува, лави, лети или ходи. Искате да кажете, че са били изхвърлени радиоактивни отпадъци? Да, но тогава ние не знаехме нищо за това. За нас радиоактивността беше непозната. Ето защо, когато разказах на близките ми онова, което рибите ми бяха казали, ние решихме да не казваме нищо на белите. Това, което народът на водите ми бе доверил, беше толкова необикновено, така странно и неразбираемо, че никой нямаше да ми повярва и щяха да ме вземат за умопобъркан. Да ме сметнат за умопобъркан днес, не би ме притеснило ни най-малко но по онова време аз трябваше да остана достоен за доверие в очите на белите, за да мога да изпълня мисията си, да подкрепям по-добре моя народ. Така че не казахме нищо. Едва след 17 години научихме, че наистина малко преди да ме посетят духовете на рибите, са били извършени първите изхвърляния на радиоактивни отпадъци в океаните. Може ли да се каже, че притежавате ясновидска дарба, дарба да предвиждате бъдещето. Ако притежавам някаква сила, това е само силата да слушам и да разбирам онова, което ми казват духовете и свещената лула. Аз съм само един инструмент. Веднъж, например, ме посети едно семейство, което беше дошло да дари на родителите ми една лула. Тези двама души бяха отчаяни, защото преди няколко дни 11-годишният им син се бе удавил в Мисури. Единственото, което те искаха, бе да се намери тялото на момчето, тъй като мисълта, че то ще послужи за храна на рибите и ще се разложи под водата, бе непоносима за тях. Организирахме церемония в колибата на духовете на минералите и след доста време бяхме поръсени с вода близо до свещените камъни се беше появил един бобър, който ни посочи мястото, където да намерим тялото на момчето. Малко по-късно се насочихме към посоченото място, шерифът се беше съгласил да дойде с нас. Когато пристигнахме на мястото, забелязахме под водата очертание на ръка. Тялото беше заседнало в един голям клон, който не му позволяваше да се издигне на повърхността. Това именно беше причината, поради която гмуркачите и полицията не бяха успели да го открият. Трябвало е да преровят всеки метър от дълбините на тази голяма река. Това индианско семейство беше приело християнството. След тази случка те се върнаха при властта на Шанунпата. Тя им беше доказала, че когато народът на земята остане верен на традициите си, той знае и може да чува думите на духовете. В този случай вие сте успели да възстановите миналото, без да имате достъп до елементи, които биха ви дали възможност да го познавате. Можете ли да предвидите, да предречете събития още преди те да са се случили? Веднъж ние приехме един мъж, дошъл при нас от Харвардския университет, където изучавал журналистика и комуникации той искаше да научи всичко за нашите ритуали и обичай, за отношението ни с духовете. Целта му беше после да разкаже за всичко преживяно и видяно при нас и според мен то можеше да бъде полезно за онези, които щяха да го прочетат. Той беше съвсем млад, много цивилизован човек, което означаваше, че ние трябваше да го учим на всичко, например, той изобщо не знаеше как изглеждат нашите свещени дървета топола, ясен, дъпих и кори звезда. Никога не беше виждал необработен базалт. Звезда хикори, дърво с много твърда и устойчива дървесина, използвано за направата на лодки и салове бел прев. Поканихме го да участва в церемонията на духовете на минералите. И тогава се случи нещо невероятно. Духът дойде в колибата и се обърна именно към този студент. Каза му, че утре един самолет на корейската авиокомпания с номер на полета 007 ще се разбие точно по същото време, по което той сега му съобщава това. Катастрофата ще се случи някъде между Корея и Аляска на място, където хората са поставили граници. Духът уточни, че инцидентът ще се дължи на грешка на компютъра, който ще изтрие плана на полета и посочи начина, по който всичко това може да се предотврати. Когато церемонията завърши, аз очаквах, че нашият гост ще се втурне към колата си, за да стигне по-бързо до най-близкия телефон. Мислех, че ще се свържи с компанията, за да им опише какво ще стане. Той обаче не направи нищо. Задоволи се само да изрази убеждението си, че всичко е било само иллюзия, халюцинация. На следващия ден научихме, че в резултат от отклонение в траекторията на полета един Боинг е бил свален от руската армия. Младежът можеше да направи нещо, но предпочете само да се съмнява. Вие също можехте да се намесите. Духът се беше обърнал към този човек. И точно на него бе предоставил възможността да действа. Аз нямах право да се намесвам иначе би трябвало да прекарвам цялото си време във възпрепятстване на бъдещето да се осъществява, а това би предизвикало огромен времеви шок. Например, аз знам датата на вашата смърт. Но ако ви я кажа, ще разбие целия ви живот. Вие няма да можете да мислите за нищо друго освен за тази дата. И ще се стремите по всякакъв начин да избегнете предначертания за вас план. Аз нямам право да постъпвам така, дори и когато изкушението е голямо. Когато достигнете стадия на непроникваща медицина, когато ви бъде дадена силата, вие не винаги можете да я използвате. Това понякога много ме плаши. Бяхте казали, че викът също е вид молитва. Да викат, песента, музиката. За нас викането е забранено или поне неприемливо. Вие сте премного възпитани и можете да си позволите да извикате само ако ви принуди някое извънредно обстоятелство. И все пак някои от вас преоткриват усещането, че ви като освобождава тялото и взривява бариерите, задържащи вътре във вас комплексите, забраните, задръжките и срама тогава те са готови да платят луни пари, за да се включат в специалните групи по първичен вик, макар да е достатъчно да отидат в гората, да медитират върху неблагополучията и страданията, които вие наричате метафизични, за да се освободят от тях. Вече ви споменах за необходимостта да се плаче човек може да стигне до убийство чрез задържането на сълзите вътре в себе си, защото тогава те излизат навън под формата на насилие. Трябва да изхвърлите онова, което е вътре във вас, и ако това не става чрез сълзите, то нека бъде чрез звука. Ние винаги сме надавали викове. След победа нашите жени издават един особен вой, изпълнен с извивки на гласа, който ние наричаме акижия и който е същият като виковете, които могат да се чуят в Алжир или Тунис. Виковете са универсални. И ние не се срамуваме от сълзите, нито мъжете, нито жените. Песента също е молитва. Ние имаме 104 свещени песнопения молитви. По голямата част от тях са безкрайно стари, което значи, че са родени тогава, когато е родено и времето другите са ни били разкрити от духовете, горе в планината по време на нашите бдения. В тях се говори за земята, за живота. За да ги пееш, трябва да можеш и да знаеш да владееш тялото си. То също както и духа трябва да се моли. Усилването на дъха кара целия мозък да функционира. Ако се въздържаш от това, тогава призоваваш преди всичко паметта. Гласът трябва да идва от корема. Ние използваме барабана, за да възнася молитвите ни. Този инструмент служи като увеличител. Той издава звук, който може да се оприличи на вълна. Така посланията ни могат да пътуват върху тези вълни и точно това е ролята на барабана с нашите ритуали. Той помага на молитвите ни да се издигат до духовете. Говорите на Създателя чрез молитвите си и ми бяхте казали, че можете да четете в съзнанието на хората дали можете чрез телепатия да преодолявате границите между отделните видове? Да. За първи път това ми се случи, когато бях на 9 години. Разказах ви, че на тази възраст се бях качил в планината, за да търся в самота моето първо видение. Когато всичко свърши и духът ми беше проговорил, аз се отправих обратно към къщи в резервата. По пътя срещнах едно кученце без да осъзнавам това, което правя, аз му зададох един въпрос и го чух да ми отговаря. Разбрах, че тази сила произлиза от шанунпата, която още държах в ръце. Диалогът с животното ми се стори банален и наистина в него нямаше нищо особено. Главното беше, че от сега нататък свещената лула ми позволяваше да се обръщам към моите братя животните и да чувам как те ми отговарят. В всички ритуали, за които говорихме, и в много съвети, които ни дадохте, се вижда, че присъствието и участието на лечителя е необходимо. Вие казахте също, че в определени случаи някой приятел или близък човек, на който можем да се доверим, може да помогне. Но какво да направим ние в нашите общества, където приятелите толкова рядко са на наше разположение, и то особено за неща, които според тях са ирационални. Трябва ли да се откажем да черпим от вашата духовност онова, което може да бъде полезно и да донесе добро на всички човешки същества само защото нямаме шамани? Не. Нека използвам едно сравнение. В будистката духовност обучението, онова, което те наричат дхарма, е основано на връзката между ученика и неговия учител. Аз все пак смятам, че е възможно да почиташ и да спазваш будистките жизнени правила, да се доближиш до светлината и без да си се обучавал при истински лама. Трябва да се възприеме всичко добре, което съществува в цивилизацията на белите. Книгите, Съвременните средства за комуникация също трябва да служат за това да се разпространяват, да се пропагандират нематериалните неща, които помагат да се живее. Бих искал да използвам тази възможност и да ви предложа нещо. Ако някои от ритуалите на народа Лакота са привлекли вашето внимание и са завладели духа ви ако смятате, че можете да се изгреете чрез тях, не се препъвайте в този проблем, когато съществува много просто и хубаво решение. Във вашата цивилизация, където възрастните хора толкова често са изоставени, никак няма да ви е трудно да намерите един, който да бъде завладян, заинтересуван от разказа за вашето духовно бдение. Помолете този възрастен човек просто да бъде до вас по време на вашия път. Разкажете му за нашата култура, тя ще бъде вашият свидетел началото ще имате усещането, че сте му направили голям подарък, възвръщайки живота му, ще бъдете горд, че сте разчупили една самота. А после ще ви бъде поднесена необикновена изненада, защото един ден, вместо да ви слуша, този възрастен човек ще ви проговори и вие ще чуете гласа на предците, а това е гласът на мъдростта. Така поне в известна степен ще възстановите духовната връзка, която съществува между възрастните хора и новите поколения. Разбира се, не бива заради това да се отказвате от търсенето на учител или шаман, способен да ви насочва във вашия път. Също като будистките лами и индианските лечители започнаха много да пътуват. Осведомете се в посолствата на Съединените щати или в асоциациите, насочени към изследване на духовностите на древните народи, и един ден сигурно ще ви бъде възможно да срещнете и да се доближите до някой от тях. Шесто римско. Народът на земята. Година по-късно отново се отправям в търсене на народа на земята. Отидох в Розбът, индианския резерват, където се бе родил и израсъл с Черния лос видях тази пуста земя, по която преди много години е отеквал грохотът от копитата на милиони бизони. Очаквах, че пред мен ще се разпростре прерия, огромната митична прерия, обгорена от слънцето. Но сега там има само някакви мъгляви терени. Там, където носталгията ми по отминалите времена очакваше да види издигащите се в кръг типита, се виждат само бараки, временни постройки и каравани. Днешните войни от племето на сиуксите стърчат пред Федералната служба на Розбът, на опашка в очакване на пенсиите и помощите си. Отивам в Сейнт Франсис, където се намира училището, за което Олаф черния лос ми беше говорил и където на времето проповядвали мъжете в черни роби, пасторите мисионери. Вътре цари оживление, Папа Йоан Павел II Римско е обявил намерението си да канонизира основателката на това заведение Катрин Дрексел. Пълно е с индианци, които се прекръстват, когато научават новината. Къде ли е грешката? Във всеки случай аз не се чувствам добре. По-нататък в Мурдо, в някакъв музей са изложени автомобили и дори мотор, принадлежал на Елвис Пресли. Един мъж повръща край пътя и се стълполява пред мен мъртво пиян. Аз търся народа на земята и не го намирам. Голямо е изкушението да си помисля, че тук равнището на живот е ниско, едно от най-низките в цялата страна, но че духовните потребности и стремежи на хората сигурно се извисяват пропорционално на материалната им нищета. Отдавна позната леснина. Толкова е просто да се мисли, че духовността е онова, с което се задоволява човекът, който не може да притежава нищо друго. Това, че бедността възвисява душата, е мисъл, типична за пресипените и лениво мислещи западняци. Точно тук аз добре виждам абсолютната и безсмисленост. В празния поглед на тази възрастна жена, протягаща ръка за на тротуара пред католическата мисия, не блести никаква искра. С резервата Розбът се пресичат два главни пътя. Когато аз си тръгвам по магистрала 83, водеща от север на юг, забелязвам едно дете, което стои край магистрала 18, водеща от изток на запад. Той е облечено в традиционния индиански костюм. Богатата украса от перо го приличава на многоцветна птица. Разбирам, че то се е отправило към някой от онези големи събори, където се говори, пее и танцува, наречени полуол. То ме поглежда и ми прави знак с ръка. Не зная какво иска да ми каже. Спирам и се приближавам, за да разбера. Но точно в този момент край пътя спира един раздрънкан фургон. После този куп дрънчащи железа потегля отново, малкият принц Силук вече не е там. Същото е и с културата и духовността на народа Лакота. Те ни се представят на кръстопътя на четирите вятъра, но ние трябва да побързаме, защото иначе никога няма да научим какво са искали да ни кажат индианците. Отново съм в Денвър и продължавам да разговарям с Ола с черния лос. Разказвам му за видяното в Розбът и както обикновено той взема думата, без да дочака въпросите ми. Много от сънародниците ми, казва той, са загубили своето наследство. Понякога те живеят в котийки, затворени между четири стени, трябва да ходят на училище, на църква и да правят онова, което им се каже. Духът им също е заключен, прикован. Днес Съединените щати представляват една голяма котия, разделена на 48 или на 50 по-малки котийки. Но в духовен план аз имам чувството, че постепенно, дори, бих казал, болезнено, народът лакота се връща към корените си. Впечатлението, което сте получили в Розбът, е измамно. В резерватите могат да се видят много колиби на духовете на минералите, също както и в градините на предградията във всички големи американски градове. Всеки уикенд чиновници и служители напускат градовете, за да участват в полуол. През лятото хиляди граждани отиват сред прерията, за да присъстват на танца на слънцето. Разбира се, аз бих искал духовната виталност на моя народ да бъде също така силна, колкото и неговия демографски подем. Народът на индианците прогресивно нараства. Между 1917 и 1960 година нашият брой се е удвоил а между 1960 и 1980 година се е отруил. Сега ние вече наброяваме около 2 милиона души. Детето, което сте видели с украсата от орлови пера, символизира именно това обновление, едновременно религиозно и статистическо. Кой е собственикът на резерватите? Федералната държава ли? В зависимост от различните резервати е различно. Най-често земите са собственост не на племето, а на физически лица, които не е задължително да са индианци и които я дават под найм, Съществуват около 300 резервата, разпръснати по цялата територия на страната. Най-големите и с най-много население се намират в Калифорния, Аризона, Оклахома и Южна Дакота. Как се управляват резерватите? За всяко племе и във всеки резерват има по два съвета. От една страна е племенният съвет, който решава всички въпроси, свързани с економиката, разпределението на помощите, образованието, туризма, здравеопазването, кампаниите по борба с наркотиците, управлението на териториите и така нататък. От друга страна е съвет на старейшините, чието прерогативи са предимно духовни и морални. Над тези два съвета е местното бюро по индианските въпроси, което е орган на федералната държава. В Розблът не видях нищо друго освен бараки. Изчезнало ли е традиционното типи като място за живеене? Не, типитата още съществуват, но наистина ги строят все по-рядко. Много индианци предпочитат да живеят в каравани, които приличат на традиционните типи по своята подвижност, но в които лесно може да се инсталира пералня или телевизор. Аз съжалявам за това, тъй като ти пипа и не само място за живеене, но и една представа за света. Моят племенник бялата птица е описал последния начин символиката на типито. Когато гледаме едно типи, виждаме как всички негови носещи ребра се събират горе в центъра. И всяко едно от тях е различно, защото са направени от различни видове дърво. Същото и с религиите те проповядват по различен начин, не всички имат едни и същи легенди или едни и същи свещени книги. Но някъде високо, там на върха, те се пресичат. Върху нашите типита има едно въже, което обвързва и придържа всички ребра. За нас това въже символизира танка шила, лакан танка, великата загадка, великия дух. Именно той държи събрани всички ребра заедно, за да е здрава и солидна конструкцията. Отвъд е платното, което покрива типито. То символизира уважението, респекта и любовта, които ние изпитваме към лакан. Танка. А малките колчета, забити в земята, които поддържат това платно изпънато, са децата, наполовина в земята, наполовина извън нея. Те са разположени в кръг, както и самото типи. Централният кръг представлява Земята, на която се раждаме, живеем и умираме. За народа Лакота Типи той е един голям дом за всички. Тя е здрава, когато е добре построена, когато нито едно ребро не надвишава другите и в тях има цялост. Тогава към върха, образуващ нещо като гнездо, ние можем да въздигнем нашия дух, за да се въздигнат и нашите молитви към Вселената. Как изкарват прехраната си индианците, някои от тях са успели да се издигнат в обществото. Те са хирурзи, инженери, университетски преподаватели, архитекти. Много индианци са заседавали или сега заседават в Сената или Камарата на представителите. Други упражняват различни най-обикновени професии. Но много индианци са безработни. В някои резервати броят на хората, живеещи под прага на бедността, надвишава 40% от цялото население. А средните доходи на едно индианско семейство в резерватите са с 40% по-низки от доходите на обикновеното американско семейство. Ние се стремим да преодолеем тази неравнопоставеност с по-голяма солидарност и по-голяма вярност към традициите и происхода ни. Това обаче не е лесно, защото, както вече ви казах, ние говорим на много различни езици. Легендата разказва, че в началото, а това ще рече преди 19 поколения, всички ние сме говорили на един и същи език. Седем поколения по-късно, когато народът Лакота се събрал за съвет на народите, членовете му вече говорили на множество различни езици. Още седем поколения по-късно те са били разпръснали навсякъде и езиците им се умножили. И все пак, независимо че музиката на езиците ни е различна, ние знаем къде са нашите корени, знаем откъде идваме. Дължим всичко това на нашите старци, на нашите мъдреци. При нас поколенията са много свързани едно с друго. Вие вече ми посочихте важността на предаването на знанията от възрастните към младите а сега искам да знам малко повече за положението на жените във вашето общество. Жена е основала всички наши вярвания и е предречено, че тя ще се завърне в края на времената. Ето защо за всички лакота положението на жената е толкова особено, ние смятаме, че жените са по-силни духовно. По тази причина, когато едно момиче ще стане жена, се чества един от нашите седем свещени обичай, Церемонията на зрелостта. Девойката ще навлезе в онова, което ние наричаме времето на луната, т.е. времето на плодовитостта и отдаването на себе си. За да иллюстрират тази представа, родителите на девойката организират празненства, по време на които даряват почти всичко, което притежават. Церемонията на зрелостта играе важна роля в обучението на младото момиче, защото именно тогава и се предава знанието, свързано с промените, които ще настъпят в тялото й. Преходът към пълната и истинска женственост е празник. Съществува ли аналогична церемония за момчетата? Церемонията на зрелостта се свързва само с момичетата юношите отиват на своя първи лов или се отправят на първото си бдение в търсене на видение. Считат ли индианците менструационните цикли на жената за табу? Тези цикли са процес на пречистване. В нормалното си състояние жената чрез допир може да определя свещените растения. Тогава цялото и тяло става едновременно предавател и приемател. После по време на месечните цикли тя е обзета от нечистотиите и не бива да участва в церемониите и ритуалите. Тя не бива също така да се докосва до децата си, до храната, а още по-малко до свещената лула или други свещени предмети. Освен върбата, тя не бива да докосва и свещените дървета и растения. В този период към нея се отнасят с най-голямо внимание и уважение, очаквайки отново да стане чиста миналото по време на месечните си цикли жената се оттеглила извън селото в типито на луната, а другите жени идвали да се молят наоколо. По време на цикъла индианската жена много се моли и може да получи видения, значи тя е била напълно изключена. Тя е била закрилена. Давала и се възможност да си почине. Бракът съществува ли при индианците лакота? Да, и дори връзката, която създава бракът при тях, би трябвало да е много силна, подобно на неразривната връзка между орлите. Но постепенно тази институция се разрушава, както впрочем и при останалото население. Една от свещените ни церемонии, която вече почти не се изпълнява, се отнася именно до брака. Тя се нарича хвърляне на топка. В миналото този ритуал бил практикуван в семействата на лечителите тогава, когато имали само дъщери и нито едно мъжко дете. Същността на ритуала се състои в прехвърлянето на притежанието на духовното знание от една от дъщерите към нейния бъдещ съпруг. Един етап от тази церемония се развива последния начин – булката, чието очи са завързани, хвърля една топка по посока на другите момичета от племето, подредени около нея в кръг. Онази, при която падне топката, ще се омъжи първа. После топката се хвърля отново и така нататък. Подобни обичаи има и в сватбените церемонии в Европа и Съединените щати, когато булката хвърля букета си към неомъжените момичета. Какви са представите на вашия народ за происхода му? В началото на всичко е танка шила, създателят, първо били създадени четирите нематериални начала, слънцето, земята, камъкът и движението. Тези начала първо породили четирите свързани духа, Слънцето породило Луната, Земята породила удовлетворението, камъкът породил мълнията и летящите същества, движението породило вятъра. После началата и четирите свързани духа създали материалните прояви, които днес носят техните имена. После дошъл редът на четирите подчинени духа, духът на бизона, който изразява добродетелта на съвършенството и който ръководи човека, духът на мечката, който съответства на добродетелта мъдрост, духът на четирите вятъра и духът на вихрушката, който ръководи всичко, което се движи в кръг. Най-сетне Създателят извадил от безкрая в чест на човека четирите нисши духа, духа, за да не умира човешката личност, призрака, за да има тя свой двойник, своя сянка, интелекта, който да я отделя от нейните братя животните и материалния дух, срещу когото тя трябва да се бори. Тази поредица от пораждания предизвикала едно духовно отслабване, макар че всъщност Създателят прехвърлил само 9 десети от силите си на четирите начала. Всяко едно от тях предало 9 десети от своите сили на съответстващите му свързани духове, и така поред, стигайки до човека и животните. Както сте разбрали, нашето свещено число е 4. Всичките ни символи са родени вследствие на този възглед за происхода на света, където също всичко е по 4. Нека обобщим. Етапите на съзиданието са 4 – раждането на висшите духове, раждането на свързаните духове, раждането на подчинените духове и раждането на низшите духове. Висшите духове са четири – Слънце, Движение, Земя, Камък. Свързаните духове са четири – Луна, Вятър, Удовлетворение, Летящи същества. Подчинените духове са четири – Бизон, Мечка, Четирите вятъра, Вихрушка. Висшите духове са четири – Дух, Призрак, Интелект и Материален дух. Свещените цветове са четири – Червено, черно, жълто, бяло. Основните съставки на Вселената и на живота са 4 – огън, скала, вода, растителност. Основните категории на морала и духовния живот са 4 – сила, знание, мъдрост, любов. Добродетелите на младежа са 4 – подчинение, уважение, чест, бдителност. Добродетелите на мъжа са 4 – смелост, щедрост, издръжливост, мъдрост. Добродетелите на стареца са четири – мъдрост, сън, ясновидство, любов. Добродетелите на жената са четири – храброст, любов, честност, плодовитост. Ето как виждаме ние създаването на света. Някои разказват още, че и те, съпруга на вятъра и майка на духа на четирите вятъра, тръгнала да търси своя народ, народа на бизона. А тогава хората от този народ живеели в подземния свят, Значи това било много преди да ги посети жената Бизон. Превърната на вълк, и те проникнала в дълбините на земята, търсейки хората, които населявали планетата. Нейният придружител и Ктоми, духът на паяка, успял да убеди един човек, наречен Токахе, което означава първия, да се изкачи заедно с тях на повърхността. Те стигнали до повърхността на земята през пещерата на вятъра, която се намира в черните хълмове в земите на сегашна Южна Дакота. Тогава Токах е видял небето, слънцето, тучните треви на безкрайните поля и бизоните. Убеден, че бъдещето му е в лова, той се отправил обратно в земните дълбини да убеди още шест мъже и техните семейства да дойдат и да му помогнат да засели планетата. Когато всички се изкачили на повърхността, открили, и ктоми са ги измамили, бизоните били съвсем малко, било студено и нямали нищо за ядене. Връщането им назад обаче било невъзможно. Значи трябвало някак да оцелеят. Тези мъже и техните потомци основали седемте огнища, където щял да се роди и народът Лакота. Когато човекът бил създаден, той бил натоварен с няколко мисии на човека от Север се паднало да обича силно и нежно планетата и всичко, което тя носи. На човека от юг се паднало да бди над света на водите. На човека от изток се паднало да владее електрическите сили. Човекът от запад получил силата да създава изобретателността. Тези четирима мъже имат нужда един от друг. Например, човекът от север винаги се намесвал, когато онзи от Запад чрез своите изобретения поставя Земята в опасност. Всички индианци ли вярват като вас в един върховен бог, който вие наричате понякога танка шила, понякога лакан танка, и който е над духовете? Не. Това вярване е свойствено само за индианците от прерите, към които принадлежи и народът Лакота. Другите индианци, например, от племената Хопи, Апахи, Навахо или Пуеблос, почитат множество божества, носещи общото название Кахинас. Какво според вашата религия става с телата на умрелите? Ние поставяме четири големи клона в формата на вилар, върху които прикрепяме една платформа. Върху нея поставяме тялото на умрелия. То остава там в продължение на 4 дни и 4 нощи, по време на които семейството му се моли. След това тялото се сваля и се погребва. По този повод мейлите войници дълго време поддържали едно недоразумение, което всъщност им било от полза. По време на завладяването на Запада те намирали мъртъвци, поставени горе на платформите си. Бягащите индианци нямали време да ги погребат. А военните разпространявали слуха, че индианците са истински варвари, които не погребват своите мъртви. А какво става с духа на мъртвите, с онова, което ние наричаме душа. Духовното начало, населяващо тялото, се нарича наги, но може да бъде наречено и душа. Смъртта е само обстоятелство, по време на което ние се включваме в кръга на духовете, т.е. преминаваме от физическия кръг към духовния. Общуването с онези, които вече са извършили това пътуване, е възможно, защото при смъртта си те се смесват с неизброимата кохорта на духовете, онези духове, които населяват сънищата и виденията ни. По-близък до земята е кръгът на призраците, където се намират душите на самоубийците, на мъртвородените деца или на децата, умрели в най-ранна възраст за да помогнем на едните и на другите да преминат от кръга на призраците в кръга на духовете, ние извършваме един специален ритуал, наречен пазене на душата. Той се състои в това, един кичур коса от умрелия да бъде съхранявана в течение на една година в малка турбичка от чист памучен плат. След като измине годината, тази реликва се изгаря и върху издигащите се кълбадим се издига и душата, която така достига до кръга на духовете. За нас онези, които са умрели твърде рано, се нуждаят от живите. Това е още едно послание, върху което си заслужава да размислите. На тях им е необходима нашата любов, за да могат да прекусят това допълнително разстояние, тази духовна дистанция, която не са имали време да извървят по някакъв начин ние трябва да заемем тяхното място и да извървим пътя вместо тях. В исторически план ритуалът пазене на душата винаги е възмущавал християните и предизвиквал от тях страх. Те мислили, че ние искаме да попречим на душите да се възнесат в рая, че ги задържаме при нас, за да ги използваме като магически оръжия срещу белите докато всъщност е точно обратното, ние помагаме на душите да се освободят от един живот, който не са изживели напълно. А онова, което нас винаги ни е възмущавало при белите, е тяхната представа за ада, това абсурдно нещо, където огънят е проклятие, докато всъщност той дарява живот. Веднъж по време на едно от пътуванията ми в Европа видях една катедрала, украсена с дяволи, изделани от камък скулпторът ги беше представил под формата на кози, обгърнати от пламъци. Това ми се стори много обидно както за народа на животните, така и за огъня. Нашата философия е съвсем различна. След смъртта ни, ако не сме умрели при самоубийство или в най-ранна възраст, нашият дух наги се превръща в дух, с главно да и се отправил към страната на безкрайните прери. Там, сред вечните ловни полета, където всичко е мир, няма добри и лоши наги, обречени на различни съдмини. Ето защо поведението ни на Земята, нашият морал се диктуват от задълженията ни спрямо хората, а не от някакво умозрително предполагаемо щастие отвъд. Проклятието, което сме заслужили, трябва да го изтърпим тук на Земята чрез страданията и срама, които ни причиняват нашият собствен егоизъм, нашата омраза или нашата порочност. Всяко злодело се обръща срещу онзи, който го е извършил, без да е необходимо да чака бъдния живот. Спомнете си за мъжа, за когото ви бях разказал, който умря, защото беше убил орел. Това въжи дори и за онези, за които вие смятате, че се възползват по срамен, недостоен начин от блага или богатства, придобити чрез зло или други лоши постъпки и действия. Но вие съвсем не знаете за техния вътрешен, личен и таенат. Според нас земният живот не е просто преддверие към отвъдното, то е времето, което ние трябва да запълним с добри дела, да вкусим нашето щастие и да понесем нашите наказания. Когато умрем, съществото ни променя самата си същност. Онова, в което то се превръща, не се вълнува и засяга от реалността на земния живот. Какво е естеството на онова, което нарекохме душа? Въздух. Ние вдишваме нашата душа. Във всеки един миг дробовете ни се изпълват с молекулите, които са вдишвали нашите предци. Тяхната душа се смесва с нашата в свещения дъх на живота. Какво е отношението ви към онези, които са избрали смъртта, ние сме много очудени, че християните считат самоубийството за престъпление, и то едва ли не по-тежко от убийството. Имах един племенник. Той вярваше в Христос и се сблъскваше непрестанно с различни проблеми, от които не можеше да се измъкне. Той пиеше, взимаше наркотици и прекарваше времето си в извършване на престъпления, за които почти постоянно беше в затвора. Беше загубил всякаква връзка с духовността на предците си. Беше получил цивилизовано образование, което ще рече, че не разбираше и най-простите истини. Отхвърлен от близките си, които го смятаха за опасен, той се оказа притиснат от безнадеждност. Тогава се оттегли в една колиба, където се обеси. Това беше много голям удар за семейството му, защото само няколко седмици преди това двама негови братовчеди се бяха самоубили в затвора. Пасторът, когато повикаха, обясни, че тази доброволна смърт е обида спрямо Бога. Той каза още, че племенникът ми се е присъединил към дявола. Аз исках да разбера какво точно се беше случило. Душата му дойде при мен в колибата на духовете на минералите и ми разказа колко голямо е било отчаянието на това бедно момче, едно скрито, вътрешно, непоносимо отчаяние. Преди да дойде при мен, тази бедна загубена душа на празно беше витала, търсейки подкрепа. А после свещената Шанунпа отнесе до моя мъртъв племенник нашето послание на любов ние всички му прощавахме неговата постъпка независимо от болката, която ни бе причинила. Дарих вода, царевица, месо и плодове. Издигнах към танка шила огнището на моята шанунпа и духът си отиде успокоен и умиротворен. Душата на мъртвите търси и се стреми към нашата любов, особено душата на самоубивите се. Значи според вас смъртта е само един преход. Да, един нежен преход и за това ние не се боим от нея. Една случка много добре предава тази особена връзка на продължителност, съществуваща според нас между живота и смъртта. Разказа ми е един си уксоглава. По време на погребение в християнско гробище една възрастна жена поставила портокал върху пресния гроб. Свещеникът, който още не бил свършил службата си, отдръпнал плода с иронична забележка. Кога смятате, че умрелият ще дойде да изяде този плод. Сред опечелените бил и един индианец лакота. Той се намесил и казал, когато душата му дойде да помирише цветята. Тази фраза най-добре изразява онова, което следва след смъртта моментът, когато нашият дух се връща, за да помирише цветята. Вярвате ли в прераждането? Прераждането не е елемент от нашата система от възгледи, тъй като повечето от нас вярват, че всичко се извършва тук, долу на земята, но същевременно много малко индианци биха поели риска да го отрекат напълно като възможност. Някои дори твърдят, че съвременното разпространение на нашата духовност сред много бели хора доказва, че те са природени индианци, загинали през миналия век, аз лично не вярвам в това, но съм убеден, че нашите молитви достигат до духовете на умрелите и че ние можем да ги срещнем. На мен ми се струва, че хората чрез молитвите си задължават душите на умрелите да останат по-дълго при нас. Несъмнено по-добре би било да се молим, за да им помогнем да извървят пътя си нагоре. Нашите виждания за тези неща са съвсем различни. Ние не мислим, че когато са станали духове, душите трябва да се изкачват на някъде или че имат определен път за изминаване. Вечните прери, за които говорих, не са географски определено място. Те са навсякъде, а това значи съвсем близо до живите. Без да го знаем, ние всеки ден живеем заобиколени от духовете на мъртвите. Тяхното присъствие е близко, познато, обичайно. Кое е най-главното, което отличава вашата религия от останалите религии? В философията на народа на Земята много дълбоко е залегнала представата, че всички хора са братя. Вие можете да ми отвърнете, че почти всички религии твърдят същото. Разликата е в това, че за нас тази представа не е метафора. Ние наистина сме братя на всички хора, които не ни признават, и смятаме, че ние сме техни братя както с плътта, така и с кръста си. Може би поради това нашите семейни връзки са ви се сторили твърде неясни или сложни. Когато ние казваме брат, братовчет или чичо, вие не винаги можете да разберете точно дали се позоваваме на конкретна биологическа връзка или на чисто философска. А и ние наистина не правим разлика между двете. Вие сте мой брат, защото Създателят е поискал да бъде така и защото във вашата кръв се движат същите глобули както и в моята. От сега нататък, ако говоря за вашия чичо, аз ще кажа «Моя чичо». Ако говоря за вашия дядо, ще кажа «Моя дядо». Разбирам до каква степен всичко това може да се окаже смущаващо за непосветения. Представата за братството има по-скоро космологически, отколкото биологически основания и е дала началото на един от нашите седем главни свещени ритуали по братимяването, сродяването. Ние честваме този ритуал, когато двама мъже са решили, че въпреки принадлежността им към две различни семейства пред света те ще бъдат братя тогава се извършва специален ритуал и се изричат молитви, в резултат на които тези мъже стават нещо като близнаци. Те са готови да умрат заедно или един за друг, ако е необходимо. А всяко от двете семейства трябва от сега нататък да смята, че в него е заел мястото си един нов син. Прекрасното послание, което изразява тази церемония, е, че хората могат да преодолеят различията си до такава степен, че да станат повече братя, отколкото биха могли да бъдат истинските родни братя. Всеки път, когато срещаме някого, когато не познаваме, трябва да мислим именно за това. Аз идвам от Европа, където живеят и моите близки. Каква е вашата представа за този континент? Когато мислим за Европа, ние виждаме една ранена земя, набраздена от белези. Образите, появяващи се в съзнанието ни, Съобразите на граници, траншеи, пропасти, прорези, прегради. Аз виждам абсцеси, от които излизат пушаци, тумори от стомана, цири, от които изтичат отровени киселинни води. Вашият континент не е умиротворен. Ние ще дойдем при вас, за да помогнем отново да намерите мира. Днес вашата духовност напълно ли е приета на американския континент? Да. Конгресът издаде един специален документ, който ние наричаме акт за религиозните свободи на американските индианци. Но запомнете добре, този текст датира едва от 1978 година. В него е казано, че политиката на Съединените щати от сега нататък трябва да закриля и да осигурява на всички индианци тяхното основно право на свобода на вярванията, на изразяването и практикуването на традиционните им религии. Този документ не е идеален, но обнародването му, поне след толкова време, отбелязва официалното признаване на нашата религия. Но възникват други проблеми. Наскоро, например, научихме, че в хранилищата на Националния музей по естествена история, намиращ се във Вашингтон, съвсем близо до Белия дом и Конгреса, почиват останките на 18 500 индианци от племето Шаяни, и уредникът на този музей смята това за съвсем естествено. Те нали музеят съхранява също и скелетите на толкова много праисторически животни. Още един документ, наречен акт за запазване и връщане с родината им на индианските гробове, цели да запази всичко онова, което ние смятаме за свое духовно наследство. Днес белите идват при вас. Да и е това тяхно поведение е истински парадоксално след като в течение на векове са правили всичко възможно, за да разрушат нашата култура, сега те се връщат при нея, надявайки се да намерят подкрепа, помощ и утешение. В тази постъпка трябва да се разграничат няколко неща. Някои от тях искат да се срещнат с нас, преизпълнени с изцяло романтични намерения. Без да го осъзнават напълно, те ни смятат за добрите диваци, които показа филмът «Танцуващият вълци». Тази мотивация съвсем не е осъдителна, но не е достатъчна. Те трябва да направят усилия да стигнат малко по-далеч. По време на нашите продължителни разговори вие често се позовавахте на християнството. Аз също съм християнин. Пропаст ли ни дели? Съвсем не и вие добре знаете това. Ние се доближаваме до християните, вярвайки, че в края на времената, когато тази планета вече няма да може да издържа повече, бедните, отхвърлените и всички, чиято душа е ранена, ще бъдат облагодетелствани и подкрепени. И това няма да стане само заради това, че са бедни и онеправдани, както и богатите няма да умрат само защото са богати а защото ще бъдат по-близо до духа, тъй като тежкият им живот, а понякога и отчаянието им ще са ги насочили към търсенето на други пътища към истинската сила, към силата на познанието, мъдростта и любовта. Вие говорихте за разочароващата гледка в Розбът. Вие обаче сте забелязали само видимата страна на айсберга. Да, бедните наистина се изкушават от малкото удоволствие, които могат да си позволят, сериалите по телевизията, шумните компании с приятели, алкохола понякога. Но ако проблем или някаква драма засегне някой от тях, те веднага му се притичват на помощ. Те са били по-близо до правия път, отколкото онези, чието богатство, амбиции и власт са ги изолирали от братята им. Тези хора най-често са привързани към измамни сили и материални богатства, те няма да могат да посрещнат духа с яснота. Между другото, няма ли нещо месианско в очакваното завръщане на жената Бизон? Несъмнено. Може ли да се уподоби или поне да се сравни жената Бизон с Дева Мария? Доста често съм чувал да се развива тезата, че функцията на жената Бизон и майката на Исус са идентични. Аз специално никога не успях да разбера какви са тези подобия. Жената Бизон не ражда и ако е бременна, то тя е бременна единствено с свещените ритуали, които е предала на целия народ. Колкото до Дева Мария, някои хора от народа Лакота не могат да постигнат идеята, че тя е могла, също като Бога, който носи, да избяга от правилата и обичайните принуди на въплъщението. Те не разбират представата за един Бог, който се смята за човек, но същевременно не може да бъде роден вследствие на оплождане и човешко раждане. Кой е според вас Исус Христос? Исус Христос е бил лечител и несъмнено пророк. Всички пророци, които се наричат Исус, Буда или Мохамед, са се опитали да предадат на хората едно и също послание, трябва да се върви по пътя, който води към светлината. Но неговата, християнската църква, склерозирала и централизирана, не е успяла да опази и съхрани това послание. Погледнете тази църква, ей там, в дъното на улицата, всеки трябва да плати за пейката, на която е седнал. Колибата на духовете на минералите е безплатна и там не се чака на опашка. Освен това за нас цялата природа е подходящо място за молитва. Можеш да се молиш, облегнал гръб на някое дърво или изправен горе в планината. Как виждате бъдещето на вашата духовност? Аз извършвам ритуали и ръководя церемонии по целия свят. Хората се обръщат към мен. Признавам, че за сега не сме добре организирани. Моите чуждестранни координатори имат нужда от обучение, също като помощниците, натоварени с грижата за огъня, певците и всички останали. Навсякъде хората ми доверяват проблемите си, своите тревоги и страхове, своята тъга и неизлечимите си болести. Те имат нужда от лечител. Възходът на философията на народа на Земята се изразява също и чрез всички колиби на духовете на минералите, които всеки ден никнат в различни краища на света, от Калифорния до Япония, от Швеция до Южна Африка когато страните от източна Европа още бяха комунистически, някои от техните жители вече бяха потърсили подкрепата и помощта на свещената Луа. Аз посетих Германската демократична република. Там видях стотици типита, колиби и свещени ули. Тези хора бяха разбрали онова, което можехме да им донесем. В моята книга «Краят на времената» съм цитирал посланието, отправено от Дева Мария към хората през 1967 в Сан Дамяно. Деца мои, събудете се от този сън, защото всеки момент светът може да се сгромоляса. И вие ли мислите като мен, че ни дебне една опасност и че човекът трябва още сега, веднага да подготви влизането си във времето на мъдростта и духовността, което ние наричаме ерата на Водолея. Преди 19 поколения е било предречено, че разрушителите ще дойдат като вълните от океана, оставяйки след себе си само образди от скръп и отчаяние. Тази земя ще бъде осквернена, насилена, убита, унищожена. Ще се изправи от брат срещу брата, сестра срещу сестрата и сестра срещу брата. Това ще докара рани, кръв, изстрели, клане, смърт, убийства и самоубийства. Железните врати на омразата и завистта ще се отворят. Науката, технологията и силата ще създадат едно чудовище, обгърнато от пушеци, което ще разкъса и погълне планините, растителността, летящите същества, съществата с четири лапи, пълзящите същества и съществата на два кръка. Чудовището ще погълне света то може да го направи, защото стомахът му е огромен. Но казано е също и, че когато то погълне света наполовина, светът ще избухне като гигантска огнена топка, която ще се разпадне, но разпадайки се, ще унищожи и чудовището. Човекът ще се е самоунищожил. Къде се намираме сега по отношение на това пророчество? На запад се намира онова, което аз наричам духовен лагер. Това е селище, изградено от типита, подобни на типитата на нашите предци. За сега ние нямаме достъп до него. Там отекват ударите на барабана и на свирката от орлова кост. Онези, които живеят там, са хората на земята, но лагерът е отворен за всички, които искат да отидат там. Силите на четирите вятъра са на път да обединят духовете преди да настъпи краят на времената, трябва да прозвучат седем изсвирвания. Сега ние се намираме на четвъртото изсвирване. Нима не го чувате? Не чувате ли тази остра, стържеща вибрация под всички нас? В края на това изсвирване земята ще потрепери и градовете ще се срутят. Духовете на минералите ще се разлюлеят и ще се изтърколят по земята, разрушавайки всичко по пътя си. Те ще са първите, които ще възстанат срещу лудостта на хората. Шестото изсвирване ще отбележи края на всякакъв живот на повърхността на Земята. Аз зная, защото едно видение ми го показа, че всичко ще се изпари като водата, която изливаме върху горещите камъни в колибата. После, на седмото изсвирване, ще се появят танка шила и великата майка земя в цялата си слава. Ще дойдат и съществата от народа на звездите, придружени от дългата кохорта отвърнати към живот мъртъвци. Пред лицето на Създателя за тях ще започне един вечен живот. Сравнихте видението си за края на света с образа на бизон, който губи по един косъм от козината си всяка година и по един крак на всеки космически цикъл. Този митологичен образ има поразително сходство с друг подобен митологически образ, но вдъхновен от хиндуизма, и в него на мястото на бизона стои бик. В какво състояние е днес този бизон? Той се крепи на последния си здрав крак. При все това ние не бива да отстъпваме пред страха. Злото извлича силата си единствено от човека. То влиза в нас и ни тласка да използваме мъдростта, познанието, силата и дори любовта си по извратен, изопачен начин. Ние самите изработваме оръжията на злото. Това трябва да спре, ние можем да решим да лишим злото от неговите оръжия. По повод на жената Бизон вие ме бяхте попитали дали нашата религия се доближава до вашата в месианското си намерение. Въпреки моя песимизъм или може би именно заради него, време е да подчертая нашето сливане, нашата близост до универсалната надежда, че ще настъпи едно ново време, независимо от грешките на човека и драмите, преживени от него. Ние вярваме, че жената Бизон отново ще се появи, така както го е обещала, и ще постави началото на нов цикъл и на раждането на един нов Бизон пазител на водите, който ще пази възродената земя. Ако трябва да се осъществи най-лошото, ние трябва да се молим за по-бързото завръщане на жената Бизон. Остава ни обаче надеждата, че танка шила ще ни опази от осъществяването на това пророчество. Това ще бъде опрощение и само той може да го даде на хората. Всички ние сме жители на земята, Нашата обща планета ни обединява независимо от етническите и културните различия помежду ни. Наследството на другите би трябвало да ни носи просветление. Ние обаче сме склонни да забравяме бързо. Забравили сме различните традиции и значимите постижения на мисълта, дошли от другаде. Ето защо аз пожелах да разпитам съхранителите на мъдростта на света. Бих искал да им благодаря за това, че ни припомниха онова, което наистина е важно и стойностно. Пакорабан. Много преди нас те познаваха свойствата на планетите и камъните, влиянието на часовете и сезоните върху душата и тялото. И това, че съвременната наука е преоткрила възможностите на фитотерапията, гемотерапията или на хронобиологията, не е нищо в сравнение с онова, което индианците все още могат да ни дадат, инстинктът, както и вдъхновението не биха могли да се приемат като лекарство. Тук Олаф Лос, наследник на един от най-големите духовни водачи на племето Лакота и на всички времена, световно известен като лечител или човекът медицина, отново ни дава познания за постигането на истински доброто физическо и духовно самочувствие. Край